ཁོར དེ ཅིན ཁོ ལོ ལབ ཤང ཏལ ལོ ཇ ད པ གིང གེ ཡེལ ཤོན ནམ ཁེར བེ ཡེ ཏོབ ཅི རང ཉིད དེ ཡོ ཏོ ཅི ནེ ཁུ གར ང ཏལ བ ཏན ཏོ ཅི སུ ཏར ཅིམ པོ ར ཏ ཅེ ར པ ཨ གེ གེ མེ གེ ཏེ ཡེ ད མེ ཏོ མ ཉེ ཏག མེ པ མེ བེ ཉེ ཅི ཟན པོ ཡེ ཨ མེ ལ མན ལ ལ ཡེ ལ མ ཁེ ཅི ཏོ མ ཅི བེ ཏེ ལ ཤང ཏལ ལོ ཁ ལ ཡ ཅེ ད ཨམ ཏན ཉེ ད མེ ཏོ ཡོ ད ཏེ ཅན ན ར མེ པ ཁ ལ ཏར ཅིམ མ ཅུ ད ཉེ མེ ratten ne de ver sik belantun jan jagor gene körje be eden rona men dayan dogun ge sonu yekim de usto bel hapardin yekile ge ye gedin jiktin va bo ne çetin den be çöver ke pa makro da titren der fadin kala pe eten ge o malayi timi ta ji yevjana sığa bilanje sonsuk dep jabatan bi sonba to dipti bir gelam

توغو شیبا فبالان درت دجليګلې ګلې ګا شف تووت دی جن کول دت د تر سبات اې چې باګه شي خو دی اف فوبا دې دقيته 15 دې کیه چې لاله اړین دی نن برن تلو تل همې بلا ما چې ته بالی لا کم چې وی ورنام چې شیبر بلا صعب کمل نن برتګ با نام چې جن کول جن کول دا دا سړې نام چې ار رت کایې برسلته اې شيګه علا کله دغلونې بشبانه ایګلانس ربه یې لار نه با دایې کایې ګل فرصت جن لاله نه با əndə nəm jəlmarna mantagani titiqdi pambortu bonam jeri gertigach davatdi jinda kampi bonam jey ala suba da kala suba ne bagor davat zabot jinda sana niyetini gerib dagap boishi ba jikdi ala suba kuji dagani derd ba me bi pambala suba bagote nəmji dagona tibri shibal toq bo sadjiti ta bu sadjiso tamgi bi wechkin ala suba

la zog bar dıktın dina dövlük bir şavuk şatık çıda kevarnım ki şebane karnım bir dıga bi tartı yekerde dırtın dabago tıgırnam bir dıga bi yasınci ehtil horur dırtın ak dabago çör namre tak bi nurcine di yekader dırtın dabago kevarnım bir dıga bi yasınti nabdayır dırtın dabago gıcı kevarnım bir tak bir dırtın dabago yadayır dırtın tübayin batirin yırdırır

nala sogo ba nam ji che ba ta tom tom dan che tang ni ge an ta ra tu ba nam ji de che ji na ji e ba ni ba go yo wa mi ko ri ga la sogo pa ga e ba sogo ji che ban da ra na pa pe so mi na e cha na to ji kam ji na da ra ji so ni gor na me che ba ku chong ni bo na me ug ba jo ni bo na ji de na wa Сымта, нама ни ла ни фо тер тер у бабчо ни те у бабчо ни на брата га бе да тан дифтин кола ам до дига джи ба го тин кола но ви рафи куда ба то кола сук ба ка и ба ти со ю фа ви до джи то یشی بالا غبا دا کبس مور نا بر دغه بی دچی گه وار پر نم جی دو جی می چی چی با نه شر جی دو جی تا دا یا دو جی بر با با پر نم جی ان دو جی گتی یلن کر جی نه یان تار شو غدا ی شو تر تلا نی با نی به دو جی می چی وار پر نم جی سو د ترنگ بر کی دو جی کم تر کی دان سلا سو غب ی وی وین چق یوند نم می یخ کن کر R provinikisen abogad station k еёales ikarростie. R provinikisen alish news skidgul su yariszla writer ikaristj processing srpna kril jamaissagaytiz. deberip Namega na brekhi bada ye na na brekhi bada ne na brekhi bada che na brekhi bada le je na brekhi bada ye je na brekhi bada nam bir ta gabe na ba tigr te yakon ba te yo da yadi la so ba yer na me ba me ba tigr do jerin jero or na maxsan me ᱠᱚᱫᱚ ᱯᱷᱚᱱᱟ ᱛᱩᱫᱟᱭ ᱜᱮ ᱜᱮ ᱠᱟᱢᱱᱟᱢ ᱱᱮ ᱥᱮᱨᱚᱨ জেরান কোরা দা হিতো কো দা সুওয়াদ আও তোমোগো সিবা নে কন্দো বতে তে তোন দা মিনে বা দা ইলোচ তো বা দা চিতা হানজি কিবা গোশি চু হান এ নিখাত গে গে নামা ফোবা দেবা শিবা রাসবাতি ইন দা কালাসবর দেবাতি না কাতাবা তাবি শিবা গো দেবা কালাসবা ই রামব্রিয়ো সুকো বাতি না জি ইরেটিনা জারানাম জে খুর জিলাসব জামা দমে তে ইলাগ দো জি নে কারদে ইরেগা da ya chetene padirego so erdin de yejigne sarde argite inye de je ban takshikto gor de birgin ibago haliar de

na nyar na ma na ta he jin de kwa ta ta bu ya shi ba ai ge ta ti gui su wa ne ti mi bi ya zo shi ro ro shi bi dar ke de ji hai ge ja nam ke wi wa go shi tu bu he jin de yo lang ke 보아르남데 와고 사이르데 Da sarnama da elagu Ertaren çoku köyü gelveri gönderine Bağırına ilk kalası kabir dirinim Nam bere şi şi bardı yoktu Çetan yeri çarçı yetan yarım bu Çetan yapamadan kulveri gönderim Çetan böyle yekin kalası kabanım Rıbır çoku şi baran gibi bak Oğut tanı yoksu götürü Diyeri gönderine maksan bası dur Şi balası bak Diyen darak يغضب الهدف شغد يرقى مفتبا راس باقو جغت نهنا في درقى چين دان شبان حيارا والا تيادا دمب كاس غردي بان تادغر غرنمتي Salafi dostum tıstadı ko hayara gualara erden de miyada Cibi dibardım di halası bağıyada cibi Gıcı nerkın bağırnadı Kalası gıbağıyada cibi Sımca çıkçı dayan hariya yontan dayan pivada Yer nerif cirevi fşi var tonup gacı Nen ciktin ciktin endi beri gısın girer o Salafi dostu gıbağını Arık nikın şangı yavabın gedik Kasukun tadı gıbtı gıbırını bir dibab gedir nama tan da dana sa po wa kha kha ko la wa ra ya ha la wa ra ya ya ge ba go ta na ye ka la sa ba ye ge so so ror ri ri la ar ge so so ri ri ya ba ka so ba shi ba la so ba ti en da ra ka la so ba sa ji du sum ja ha ya la cha da chi ba na yesu chi sa chu gni de de de nam na yi ki shi cha go yi na tam chil la sam chir sa tik gor ge ta sam chir sa tik bo na lak sa chi ta sam chir sa tik ge ram chin ge yang khulu bom bo ra yang ge ro ta bo sa chi de ka so wi ka dur do kākā kīr kīr kīl shīpa ko, khur naf chi par ka na yin khur lū ngon bu, ar kīr dā gā nyidā chi pa na

kaha kaya kara kawa kala kaha shibakti ne bukhira ma da ji ba go ne zam che sa ji da ni kaha kaha da ji ba ti tam che de zam che sa da ne ji da ga ni da ne go sa ho i go so da zam che sa ji ke ne go ba na zo ka ga ke बिल्वानमजीशिवेयिकिको कः कः कय कय करा करा कवा कवा कला कला कः कः Седане тонгэ дара бу ярнар жүрүшүвэ игерти кайку каласыгы ба намэтэ сосурусымчы артатыгы кодырна кабыл яласыгы бир жеде фонди ясыган кэ дагане дасын жүрүштатыгы кыпчырагы этерэсим жүрүштатыгы кыптанын нэртин кур дема бого яласыгы ба намэтэ кортошы бана ярнар жүрүштатыгы тибэ

ngove ne yatam che kherab da yatab ji dagni dorver jet ni de te te kada te ki yadur ji le khamba hey ki ne ne ji ji ba der kherab chip ji de te yatab da kherab de ten ngai ko de ji ne she khamba shir ki yadur ji ne kherab ji ji de man jir de kherab ji ji me be shir ye ji ne de ndi ba le yatab da kherab nyom ji ba nam jir she ba ram ngum ba rab ji de ndi ba

balas ba tendere pombor ni ni da gani de ta gbere ngero pombor ni ada en jo da gani de ta gbere ngero le je wa bo je da te be je khum ji da ni ta gbere ngero da te da ni ta gbere ngero wa bo tu da te be ni ga sang ni da ni ta gbere ngero le je wa bo sha war da che le je wa bo da te da to le je wa bo tu ba da le je da da da ju da pombor da kam ba ta da ma na ye da ju da

Obağzı millası qışıbanın dırı, Yeki yılası qıbartın batıgı deyin tadıgı gelverik. Bobo tıgır nambar etıqbar namın gelir namır geyiq dabahti. Tıgır tıra nene çırtiyin tarı mimni mimni beriklan kurulu oku yıqdan la qışıbanın dırı tutur deyin kullur. Tıgır leyla mıbcıdı bağ agu. Tevzini dayı hnen karay dağsın geyiq hnen kurla tonyar ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱚᱢᱫᱚᱢᱨ Tomber dir da bala ner tiver la da nyankara adam dum bara Ödən xala tüda yigi diyer nam diye diyer da bagu ba de ender rig xi ge da rig nga da rig tik do jer xo ga do ji de na ma diye şa gibi ver jer de rig xi ge şa lax xi ge da rig hala hala go ja be ver de ka ma de Jareda Bogu teve na dele de Dinkololola tinha cor de de boia e lá estava a baenta e sertanha e chapa e chapma temia catuquin ndon tarshi ba lazu ba de tupji legal e fronso ndere chega nego tarji be chega namke viva noia tive viva e na che ba la ha शिवानयन पूज्यति मिम्बयोन्दन लेसु हा हा हे हे हर हर हो हो शिवानय मर्म पूज्यतीर्दयोन्दन लेसु हा हा हा हा हया हया हरा हरा हवा हवा शिवानय कर पूज्यति न्यस्तुजीयोन्दन लेसु शिवा तीजियं खुलु लोगो देवचन्दय नासगयं जेन योन्दन तमचतले ها هل هل هل هل هل هل شبه سربو جدي يكجي شلجي رامشن ليسو شبانgi باقو دي

ᱨᱤᱜᱟᱥᱤᱠ ᱡᱤᱭᱟᱫᱟᱵᱟ ᱡᱚᱢ ᱫᱮ ᱢᱮᱫᱟᱵᱮ ᱟᱭᱠᱚ ᱡᱤᱵᱟᱨᱛᱤ ᱮᱫᱨᱮ ᱨᱤᱜᱟᱛᱨᱤᱜ ᱫᱟᱨᱤ ᱜᱟᱨᱱᱟ ᱫᱟᱨᱤ ᱜᱟᱯᱡᱟ ᱫᱟᱨᱤ ᱠᱷᱩᱥᱢ ᱫᱟ ᱨᱤᱜᱟᱥᱤᱠ ᱡᱤᱭᱟᱫᱟᱵᱟ ᱱᱟᱭ ᱛᱤᱱ ᱡᱟᱨᱡᱟ ᱱᱟᱢᱞᱟᱜᱚ ᱜᱟᱢᱤᱫᱮ ᱭᱚᱱᱫᱟᱱᱮ ᱜᱮᱛᱟᱢᱮᱨ rabde yiba chandi yida nasuk ba yegi so su ma chen che ba ka do ji da ka do ji dan ka do ji dar ka do ji dan ka do ji go de den de yegi sum chas ta chuk war de ta yi ga ba su ba ma chen nyam be ri ge chi ba kirib ji ji da ma nyam be ri ge chi ba ta ji ji de la هذا يا لامونا بي جير دا بن يبارتي فيرو دي لغد بلاف قبادا هذا يا سادي جي داني تو تان ني غدي جي جي دب ارم بالا تي نمبر تغبا با خون با ساون شي با راس قبادين در جير درن زمانا تاج بسم جي تي جي با كون جي نمبر كي باشي بير جي جي كم دا سيدن دي بر جوان واو سي بر خون دي نا Jiwa pu khonsu yag takso tibzin da ilhani ka yik kishig bi khawakshi bira tabo shini sawanti er. Ardulla rum nyan bani khirib ma yin kida bira jira shi bani di wakshik liya na pombo khirib jin kiba ka shi bani jira dib jiwa jira li pombo nga zog bani yin ardar nga yib chan ka ge kir kir li shi ba go ᱛᱮ ᱡᱤᱵ ᱫᱟᱜᱟᱱᱤ ᱫᱮ ᱪᱮᱛᱟᱣᱟ ᱫᱮᱡᱤᱱ ᱫᱮ ᱞᱟᱭᱟ ᱠᱟᱜ ᱠᱟᱨ ᱠᱟᱨ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱠᱞ ᱠᱞ ᱥᱤᱵᱟ ᱛᱟ ᱫᱮᱡᱤᱱ ᱫᱮ ᱤᱝᱜᱟᱫᱟ ᱞᱟᱜᱟᱵᱟ ᱫᱟ ᱠᱟᱣᱟ Нәді еріті бәмә әрнәді помбол асық бадан ләнчікін ғаптып чүркі ердіған едіп чық таба депсінді. Тая, ка, кы, кы, кір, кір, кө, кө, кіл, кілік, кая, кара, кава, кала. ki kar ko kal ka shiba ko yene migla sobar ki bana shiba ki bana kostan ne daga ni de cherta bat din de laya ka ke ke kar kar ko ko kal kal ka ya kara ka wa kala ka ki kar ko kal ke ke ki kar ko kal ka shiba ko yene le je wa bor ni jo jo bata limba ta ro da khshwa da khshwa jiba na jiba tu je ta ni je ta ni de de de de de la ya ka ke ke kar kar ko ko kl kl ka ka ka ya ka ya kara kara ka wa ka wa kala kala ka ka ki ki kar kar ko ko kl kl pe ga shi ba se na ba tu tu чони да леди работа да леди мо бужава тугерте те дер кама сунжа тадыгна сунжа сабдан да еке да ту гитенде раба го дилдинде лард убала кага ке ке кер кер ко ко кел кела ка ка шибана побора кам чони со ка ка ка я ка я кара кара ка ва ка ва кала кала ка ка шибана леди мо бота леди мо бужава чони со дилдинде ка ка ке ке кер кер ко ко кела кела ка ка шибана чинчи чони тубаку камдер намаджи ᱛᱚᱵᱟᱱᱡᱮᱢᱮ ᱛᱤᱜᱟᱹᱛᱮ ᱚᱜᱟᱣᱤᱜᱟᱛᱟ ᱤᱠᱚ ᱮᱜᱚᱢᱟᱱᱡᱮᱢᱮ ᱛᱤᱜᱟᱹᱛᱮ ᱚᱜᱟᱣᱤᱜᱟᱛᱟ ᱤᱠᱚ ᱮᱜᱚᱢᱟᱱᱡᱮᱢᱮ ᱛᱤᱜᱟᱹᱛᱮ ᱚᱜᱟᱣᱤᱜᱟᱛᱟ ᱤᱠᱚ ᱮᱜᱚᱢᱟᱱᱡᱮᱢᱮ ᱛᱤᱜᱟᱹᱛᱮ ᱚᱜᱟᱣᱤᱜᱟᱛᱟ ᱤᱠᱚ ᱮᱜᱚᱢᱟᱱᱡᱮᱢᱮ ᱛᱤᱜᱟᱹᱛᱮ ᱚᱜᱟᱣᱤᱜᱟᱛᱟ ᱤᱠᱚ ᱮᱜᱚᱢᱟᱱᱡᱮᱢᱮ ᱛᱤᱜᱟᱹᱛᱮ ᱚᱜᱟᱣᱤᱜᱟᱛᱟ ᱤᱠᱚ ᱮᱜᱚᱢᱟᱱᱡᱮᱢᱮ ᱛᱤᱜᱟᱹᱛᱮ ᱚᱜᱟᱣᱤᱜᱟᱛᱟ ᱤᱠᱚ ᱮᱜᱚᱢᱟᱱᱡᱮᱢᱮ ᱛᱤᱜᱟᱹᱛᱮ ᱚᱜᱟᱣᱤᱜᱟᱛᱟ ᱤᱠᱚ ᱮᱜᱚᱢᱟᱱᱡᱮᱢᱮ ᱛᱤᱜᱟᱹᱛᱮ ᱚᱜᱟᱣᱤᱜᱟᱛᱟ ᱤᱠᱚ ᱮᱜᱚᱢᱟᱱᱡᱮᱢᱮ ᱛᱤᱜᱟᱹᱛᱮ ᱚᱜᱟᱣᱤᱜᱟᱛᱟ ᱤᱠᱚ ᱮᱜᱚᱢᱟᱱᱡᱮᱢᱮ ᱛᱤᱜᱟᱹᱛᱮ ᱚᱜᱟᱣᱤ�ᱟᱛᱟ ᱤᱠᱚ ᱮᱜᱚᱢᱟᱱᱡᱮᱢᱮ ᱛᱤᱜᱟᱹᱛᱮ ᱚᱜᱟᱣᱤ�ᱟᱛᱟ ᱤᱠᱚ ᱮᱜᱚᱢᱟᱱᱡᱮᱢᱮ ᱛᱤᱜᱟᱹᱛᱮ ᱚᱜᱟᱣᱤ�ᱟᱛᱟ ᱤᱠᱚ ᱮᱜᱚᱢᱟᱱᱡᱮᱢᱮ ᱛᱤᱜᱟᱹᱛᱮ ᱚᱜᱟᱣᱤᱜᱟᱛᱟ yang wajung dai kolo jandan jero si bangi ba ko ndar ngar ji ji nam ji lob chu tu ge ji he to na ya dar na na li na chan da ᱛᱮ ᱛᱮᱨ ᱛᱟᱨ ᱱᱟᱣᱟ ᱛᱟᱭ ᱡᱮᱨᱤᱜ ᱡᱤᱞᱟ ᱪᱚᱣᱟᱫᱟ ᱫᱟᱵᱟᱱᱟᱭ Tane ye toyo tuberi ke tuwa khomba chela shi ba wasak ba tiendar Nyinka chi zogola tonyo tobi rjip tabara jin tamma jan taba da yibili jinge tob da qor nang ka dogli nak burti ter ter da da ba na yefshawa nden ali so da na rjin jordan ke rik tuwa xum ba ortu da zogobara taga ba yeli shibar Gayâchêâ Raivuásśá chegêgâ descriptor Har League 610, Urfar czego odamnav group010 worries, ini ensi larosâ dim didnisðâtim 하ğı âmbiùwit da carkewa karkewa meñetgâ commander, non ikà mí Ass laser���井히 čana jaw stratab anything akik Fahrenheit, nagar했다 I grahan yang musim, tutâchâ ag

ཁོང་གི་ཁ་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་བོབ་ཏ་བབ་ཤ་མན་ཁུ་ལོ་ཅི་བན་ན་བརྟན་དུད་དེ་བྱི་ནན་དེ་ཇམ་ད་ཡ་ 진진 다시 다야 또 보치 다나 진나다 와들 찬다 나버 세바다 투도지마다 마모다 자마다 자신다 자바다 인조 보다 예쁨마신 보다 제자 도마다 가다 도마르데 엔데 담고 이네 타니마 타가게 늪지 예사네 예시바 이게제 예신네 키오칼라 판나나 메티바데 고독서라 보와나 바다 모발아스 벨리징에 드르테바나 버나드 기게 토자나 طوبالين شبات يصدر جين كلر تقبنا بركي بفوطا تقبنا مكي كملي تق دور جين دم مبتد باي جي جي طبقات جنك داي دين دو دور جي جي واش ما دك صدر دور جي هم دت تخز مالا تو مور جل موت شغنا دور جي تان جي جي كم دور جي ما جان دي درچي جي تا اولر جي ورتي دردم تان جي شرن ني با يون ما بغني لي تام جي جي دير با دور جي تام جان مبتد بي جي تبانم كادق ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱪᱮᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱪᱮᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱪᱮᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱪᱮᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱪᱮᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱪᱮᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱪᱮᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱪᱮᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱪᱮᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱪᱮᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱪᱮᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱪᱮᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱪᱮᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱪᱮᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱪᱮᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱪᱮᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱪᱮᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱪᱮᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱪᱮᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱪᱮᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱪᱮᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱪᱮᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱪᱮᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱪᱮᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱪᱮᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱪᱮᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱪᱮᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱪᱮᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱛᱟᱵᱟᱞᱮᱱᱮ ᱛ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ yikile ka to ko ngom porte mo che bar bu chab che chan ji khoi jeb ta le tam che de bir fi ba der der ang lo tik de rik tik la na mo chwa ta ndar

Rik samtair kir ngara yengu tane hirabu ji ji dhuk chuwaak sumba Chuwa ji shiba la suqa baashti Dhirak tu jim karu ma la suqba bishin Chan dan sa la suqa Shiba la suqa bir ngidur kulur dumba li chaka muda ji Ye nama jayab din bir sa la suqa bi li ji ngidur terun manjir ti Turki sha la suqba katuk na bola kubati nakbi tona bo wanga do jin khano ma nona kam da ya katok mar bo wale la ma ne me kam da ya katok sere bo wale tamar ji ma na se kam da shala ji ka ta ko ka ra bo ربختم مولات غبا لامور گرگبونم گه کادق دیر غبر فدین اون جت بن باچم بولی سو شباب چون دین دیگی باگو دینا چون دی چوا دیر دان برنامه لا انجا خورکی دی دین کورلو دی بہ در تین ی دمنن غی کی فین رب دتن ਦੇਸੋ ਸਿਆਂ ਕੇ ਅੰਦਾ ਮਰ ਚੀ ਕਾ ਦਗਲ ਯਾ ਜ਼ਿਦ ਮਾਰ ਕਰ ਮੋਦਾ ਯਾ ਸ਼ੰਕਰ ਕੀ ਸਲ ਕਰ ਵਰਤੀ ਲਾਲਾ ਨੀ ਯਾਰਾਬ ਜਨ ਦੇਸੋ ਕਰ ਮੇ ਕਾ ਦਗਲ Asani yarabchan desu parji yendam melalan ke katok leyo tochin kano mana motan yetu kishale na borti yeh. Chewe usti yarabchan desu otebchan da agwarte di yarabchan jik borji pakmur chan keko. Tonchan eme yarabchan lepchan den de yetu kin kore loo hera ka ایدن د دچو د دې هم ورنمه ریبرچا ګوندر نمه دې لرم جمال ازغه بار گچر گدلې خوانه یو څما دوتې bir بیر جندل خپچغه گچې بلې توغ بلې شهر دې yam tu de ta ba ya rab de ta ga be ko la te te nan de ma pi so tu da so da ye ki to ji to wa ta me shi ba la de ra sta ver ji de le ti ki yam tan ni de na ya ani da xi da sun Таны Донбачин бухтин курфун ба тигне шибаласык ба тен дерен дишале еке дишане хулор Донбачин боны хулорсун жер Донбанин жерде кенгевшерен хулор чуда та тут чуд боорнам кисо ена говде دیو شرق کی کورن دیم تانیر فبا تگنت تگ دا و بچا کی شبا نور گپ چتا دگ چا کی سو یو وے کی کلا نیر نہ من کی شبا جی گت نہ جی کملا لنگ کی کور دیم تا خوت دم بم چھ جرغ نی باتن لیلا چھ 대다른 콜로나의 kolo 지소 ya 마르테브레담 chuk chuk 남지에테 chi so, 카드 martewara tambi. Shidala ya chuk cha nam ji, tez tarabdumor na wala khadda cha uchuk chuk sawni so. Tez janam tayo na bada laudam shantik te, tam chuk shik diba cha, ᱛᱟᱢᱟᱜᱚ ᱜᱩᱥᱟᱯᱟᱢᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱯᱪᱤᱛᱤ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱜᱚ ᱜᱩᱥᱟᱯᱟᱢᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱯᱪᱤᱛᱤ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱜᱚ ᱜᱩᱥᱟᱯᱟᱢᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱯᱪᱤᱛᱤ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱜᱚ ᱜᱩᱥᱟᱯᱟᱢᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱯᱪᱤᱛᱤ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱜᱚ ᱜᱩᱥᱟᱯᱟᱢᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱯᱪᱤᱛᱤ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱜᱚ ᱜᱩᱥᱟᱯᱟᱢᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱯᱪᱤᱛᱤ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱜᱚ ᱜᱩᱥᱟᱯᱟᱢᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱯᱪᱤᱛᱤ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱜᱚ ye go go de sar den go de den de ye ki je kam je ko lo lan ko lu to be je mum bo go ne se kam jin ko lo lan ko lo ta se bo ta ye ti jin den ko lu to be te o de sa na bo go chi kam je ko lo la pa me ta da en ko lo sto be kar orte o de sa mar bo go me kam je ko lo lan bo chi ta da en ko lo sto be mar bo orte o de sar kar bo go na ka kam je ko lo la ara ji ta da en ko lo sto be na bo orte o de sa se bo go nam ke kam je ko lo la ᱛᱚᱨᱡᱤᱯ ᱪᱟᱣᱟᱫᱟᱭᱟᱱ ᱠᱚᱨᱚᱞᱚ ᱚᱨᱛᱚᱵᱟᱨ ᱡᱟᱝᱜᱟᱛᱮ ᱭᱟᱣᱟᱫᱚ ᱥᱟᱦᱱᱚᱢᱵᱚᱜ ᱮᱱᱮ ᱪᱟᱴᱩᱜᱮ ᱠᱮᱭᱟ ᱛᱩᱱᱡᱤ ᱮᱥᱛᱮ ᱪᱤᱯᱷᱤᱫᱮ ᱥᱟᱨᱡᱤᱭᱟ ᱣᱟᱝᱜᱮ ᱥᱤᱵᱟᱱᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱢᱮᱨᱮᱱᱟ ᱵᱚᱛᱟᱭᱟᱱ ᱞᱚᱫᱟ ᱫᱤᱢᱡᱨᱟ ᱫᱚᱭᱚ ᱢᱟᱨᱵᱚᱛᱟ ᱱᱚᱵᱛᱟᱭᱟ ᱢᱟᱫᱟ ᱥᱮᱨᱵᱚᱛᱟᱭᱟ ᱥᱟᱦᱟᱛᱟᱭᱟ ᱜᱚᱨᱫᱚᱱ ᱫᱮ ᱠᱟᱨᱵᱚ ᱜᱚᱨ ᱜᱩᱱ ᱠᱚᱞᱚ ᱛᱮᱵᱡᱟᱱᱟᱱ ᱱᱚ ᱥᱤᱵᱟ ᱜᱚᱵᱡᱟ ᱫᱤᱭᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟ obad ti kema jaton kolo ti kristal jabor nam la nepta yeve ande la tobe la mo ti stab jeta ta ti jin de ya khowa na jare bra chaw shoro de ta khola ta bi ye ka ve ta ber ler gera chine bo de dar gur ta la yer kem ola ta bagol gamar gola ta ga 的呃，日呃，阿西巴的。 tong a e, r e, l shi ban da dum ji shi we mortizm de tabji gesna bu gari balir de arim be tokum ba be jero dine gje tip jorelar ta de warde no de ne ji tru tru de jin kulu gu ze gu ege jin kulu kara ji ta la khada hora qarda sha de bowa da ne ᱡᱤᱱ ᱠᱩᱞᱞᱚ ᱜᱩᱥᱮ ᱜᱚ ᱥᱤᱵᱟᱱᱮ ᱩᱢᱩᱛᱤ ᱡᱟᱞᱟᱜᱚ ᱮᱵᱡᱮᱱ ᱫᱚᱭᱮ ᱴᱟᱞᱟᱨ ᱛᱟᱫᱮ ᱱᱟᱨᱛᱤ ᱱᱤᱵᱡᱤ ᱜᱚᱨᱚ ᱠᱷᱟᱨᱨ ᱫᱟᱫᱟ ᱦᱚᱨᱱ ᱫᱟᱨᱫᱟ ᱥᱟᱫ ᱛᱷᱟᱫᱟ ᱱᱟᱫ ᱛᱟᱞᱜᱚ ᱮᱱᱮ ᱪᱤ ᱠᱟᱢ ᱡᱤᱱ ᱠᱩᱞᱞᱚ ᱞᱟ ᱞᱟᱨᱛᱤ ᱛᱤᱯᱞ ᱨᱚᱱ ᱫᱚᱭᱮ ᱜᱚ ᱢᱟᱫᱱ ᱫᱚᱭᱮ ᱯᱷᱚᱫᱟ ᱫᱤᱱ ᱨᱤᱫᱮᱢ ᱵᱟᱨᱫᱟ ᱢᱮᱨᱟ ᱵᱟᱫᱟ tene me kololo la ti de ba kabel har ti ti tr lang tr lago vadan te chada dim tene tr ba la gu tr chod de go ka ji tu la tr tr da Die telelang tibla go wadan de tada dem de ding der da mir de da saug de nyati mi gor go shibani ti de la go de ne lug ti de la ta de nyar de ga ji gor to to de ji Dem de la den Nārti mēdā lūr gūgā jīyā tā chū jīyā kūlūr tā tā wā shibā chā chan jī tū chū lāgu Nē wā mbā tū chū lār tā tā ngārti mēdā khā jī gūgā sā gūgā khā jī sū lār ᱛᱟᱨᱟᱦᱟ ᱛᱮᱡᱟ ᱥᱤᱵᱟᱭ ᱜᱤᱵ ᱡᱚᱨᱛᱤ ᱡᱟᱫᱟ ᱣᱟᱨᱫᱟᱱ ᱛᱟᱭ ᱞᱚᱫᱟ ᱫᱤᱱᱡᱩᱨ ᱡᱤᱭᱟᱹ ᱛᱚᱴᱩᱡ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱥᱚᱭ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱮ ᱛᱚᱴᱩᱡ ᱡᱩᱨ ᱵᱚᱱᱟ ᱦᱟᱢᱚ ᱡᱩᱨ ᱡᱩᱜᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱥᱚᱭ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱮ ᱛᱚᱴᱩᱡ ᱡᱩᱨ ᱵᱚᱱᱟ ᱦᱟᱢᱚ ᱡᱩᱨ ᱡᱩᱜᱟ ᱛᱟᱭ ᱠᱚᱞᱚ ᱡᱩᱜᱟ ᱵᱚᱱᱟ ᱞᱟᱯ ᱡᱩᱨ ᱛᱟᱵ ᱡᱤᱛᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱱᱤᱯᱟᱱᱟ ᱛᱟᱭ ᱞᱚᱫᱟ wuzu tojin kwa roo maadab chondin diya di jing kolo hera ka tsu warti Khaan paray mo Khaan roo maadayam khaan roo ndar nama jiye sawan nan jiye ndara dorji Sti diya dana jibi ma Sala dorji maadaya bowa dorji maa shee baa la sikba ᱡᱟᱵᱨᱤᱱ ᱡᱟᱵᱨᱟᱛᱟᱢ ᱡᱟᱞᱟᱣᱟ ᱫᱤᱨᱛᱤᱱᱟ ᱟᱠᱷᱤᱨᱟᱛᱟᱢ ᱡᱟᱞᱟᱣᱟ ᱫᱤᱨᱛᱤᱱᱟ ᱟᱠᱷᱤᱨᱟᱛᱟᱢ ᱡᱟᱞᱟᱣᱟ ᱫᱤᱨᱛᱤᱱᱟ ᱟᱠᱷᱤᱨᱟᱛᱟᱢ ᱡᱟᱞᱟᱣᱟ ᱫᱤᱨᱛᱤᱱᱟ ᱟᱠᱷᱤᱨᱟᱛᱟᱢ ᱡᱟᱞᱟᱣᱟ ᱫᱤᱨᱛᱤᱱᱟ ᱟᱠᱷᱤᱨᱟᱛᱟᱢ dindere yallaga tonile sochertaren Дарандаян диктен бе дани кандып кайын бати етон дамаши бале кебер чау. Эстара мола сок тибирнам наны нимер деве он кеши баги кисала чокур деве он кирен бо нама сорта сок кустыблар да бер деве он ки эши ба он ки кисала чокур деве он ки тонга нама сор ши бана ко ба сон бати ерим ба и ке кандып ди нивен точола сок бе чотон ла сок бу тин кор намла. Ата та ба та сир де ба нама ди ки кайгла сок تمبي ورس غبطن يا يقرص ببيتي في شبار نمقشتن تبرص ببيصف yeter lan samara sobestu namla sala sobati girtin kuran bebalis ala sobestu namla nam kala sobati angir tin kuran dum babalis o shibana nangingi bago dere lakma tip tip jabal ngana kola go dan namo nam jam nera sogo beyone ya sobal hum bo shibala sobati dere lam bo shogo jeda namra ta de nam jimmi kololo lan girtin kur jiyan dere tibarti ogde sala sim tin хамдиё тинголла хоцдам бурна читбэрэр васин динам диэлэ тин таратга бэрэ жабрчи баани дади бундан дэ данам дмая тобро жавали зондэр лэмбурта хоцд тонтун апчын бурдан дэ дине бу бама дама читбаго ти санчан эрти варти эрти витан дине мэхтин гор мэрта дэ дин куллу жавай баод дэ дэ жавай баод ни ye gavap chuduk kuka yewe ya lamo wat nam tanya toba nam su chumur danan di ne tigili ev chan zan be ev chara sharab che baar te ev chakun ye gostab che yenge gabe sharif chaga ye gostab che ba go lak bo da we ev chakun ye yenge gabe ev chara ganyi lak bal jar toba la ᱚᱥᱚᱫ ᱛᱚᱱ ᱴᱚᱠᱟᱱᱤ ᱠᱚᱥᱛᱟᱱ ᱜᱟᱱᱟ ᱤᱠᱤ ᱡᱮ ᱠᱟᱢᱡᱤ ᱠᱷᱚᱞᱚ ᱚᱨᱛᱮ ᱛᱤ ᱥᱟᱢᱪᱮ ᱥᱟᱞᱟ ᱴᱤᱠ ᱠᱮ ᱯᱷᱮᱢᱟ ᱜᱚ ᱪᱟᱜᱱᱤ ᱠᱤ ᱥᱚᱵᱚᱵ ᱡᱟᱛᱚ ᱛᱮ ᱡᱮᱱ ᱫᱚᱨ ᱡᱟᱢ ᱥᱩ ᱯᱷᱤᱞ ᱥᱮᱱ ᱠᱷᱚᱞᱚ ᱚᱨᱛᱮ ᱯᱷᱤᱫ ᱫᱮ ᱥᱮᱢᱟᱞᱟ ᱪᱤᱱ ᱠᱷᱚᱞᱚ ᱜᱚ ᱛᱮ ᱡᱮᱱ ᱫᱮ ᱢᱮᱯᱷᱤ ᱜᱚᱨ ᱡᱮ ᱯᱷᱤᱫ ᱥᱮᱫ ᱞᱟ ᱢᱮᱱ ᱠᱷᱚᱞᱚ ᱚᱨᱛᱮ ᱯᱷᱤᱫ ᱫᱮ ᱥᱮᱢᱟᱞᱟ ᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱞᱚ ᱦᱮ ᱡᱮᱱ ᱫᱟᱞᱟᱝ ᱠᱟ ᱪᱤᱱ ᱜᱚᱨ ᱡᱮ ᱯᱷᱤᱫ ᱞᱟ ᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱞᱚ ᱚᱨᱛᱮ ᱯᱷᱤᱫ ᱫᱮ ᱥᱮᱢᱟᱞᱟ ᱛᱚ ᱛᱩᱱ ᱡᱮ ᱥᱟᱜ ᱱᱟᱢ ᱠᱮ ᱭᱟ мэтэн хогт дам бэрнэу чэ баан колор дом бачин бола го тэрэрэм баажын дэлэм бушо гэд намсэ иге ди камдин кололо шогт ти бир намла in bagrabshro tjin da yetso tsoni 치 가만히 ni chi ka wa de gulu shogati rona ra tando har jesti sangi ngi gabe te bagrabshro ro chhu chhu tsona na iwe tando har nam de Tiga banka rabi yara banka rabi shiro shiro tuta tiya sabi nabla nyivin di ba nama ti Lanka rabi yachin ti chukin rabi shiro ti ya to chukni so ti ne lanka chin kura ti Kullu shiro tiya sabi nabla to chuk shir ti lik rabi Mata zin rabi shiro shiro tuta tiya sabi nabla banka rabi shiro ro ti ya to chukni so Hini ya nabki kam ti yin kullu shiro banka rabi yin to shin rabi shiro shiro tuta tiya sabi nabla nyivin tong shir nam ti Chachin banka rabi shiro ti chinta ya to

ena xar na mangir bu chur ro ton dam bu tin la du ba me bu la mo lam tin bu ra ji na no ji ba ton dam bu tin bu ro ji tin ne kun tu bu ji ja ne la so ga ber ngi ji la na me ki ba chon den di ji ta ba ji de le ya so ba de ta ti kama ra ba da

kanaka har kila chandra de ba la ma ke chando han na ba je bu bur bu bul tir so mo han zik ko ga na ga de ma la ya ni ba ye ta do je ba ni bel ni pul pu bur g Sindi yara ga rada ka tutur namba vjendir de zindir chutul tirk tomo Mari yara da ngar ni tula ta dan samala Tijin ni vittur chutu khong tila chudir de tirk tomo Tara ta gira na nip bindi goma rigi tong Nam jin tong sida ni shibir tuk Ar gengar kukul tirk tomo Nikim bira za kong ga shibir khir Hatta ka namba vjendir tuk bakti Kirk chigni bonyamor Tobok kuro Asuk janam tatola te tatuga a a a a ha ha ha ha onya mode pandabla denilana tobana merti virti moro sobote yalak tunin gbaye tijernam membe bishere sanam tuni shetik ba nela sobba tondum mo margla soga lugun lam sawan yi ge ne sok ta bo ro je ba go shi ba nan de ta de an da po o shi ba nor ne nalago goran dema shiban niw ne nalago an oka shiban shen nalago tga kola shiban niwe chen nalago ka ta la shiban thando han nalago keng ko hale shiban jewe thando han nalago matta kote shiban diban nalago foga ssen shiban jewe diban nalago namasge shiban totro nalago bangak kosa shiban eniwe totro nalago ki ranko shiban ᱱᱟᱢᱟᱜᱚ ᱛᱮᱵᱞᱤᱱ ᱫᱚᱭᱮ ᱛᱚᱪᱩᱯ ᱪᱩᱪᱩᱜ ᱱᱟᱢᱱᱟ ᱟᱨᱛᱮ ᱱᱚᱝ ᱜᱩᱜᱚᱭᱚᱱᱫᱟ ᱮᱛᱟᱜ ᱫᱮ ᱠᱮᱱᱠᱟ ᱞᱟᱞᱟ ᱠᱮᱛᱮ ᱠᱚᱞᱟ ᱦᱟᱞᱟᱞᱟ ᱠᱚᱨᱛᱤ ᱮᱱᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱜᱚ ᱛᱮᱵᱞᱤᱱ ᱫᱚᱱᱫᱚ ᱛᱟᱭᱟᱱ ᱜᱚ ᱜᱚᱨ ᱯᱟᱨᱛᱤ ᱜᱟᱱᱫᱟᱞᱟ ᱥᱟᱨᱛᱤ ᱮᱱᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱜᱚ ᱠᱮᱝᱜᱮ ᱜᱚᱨ ᱠᱞᱱᱟᱞᱟ کل دہ پادند بل امرتا یلا دارت یانا ماما گول ہوتے دند جه گور کبا دہانا لا خدار ګور یت ډالار ګورتی ینر نلن گو تر د امیر ګور خلاف ایندا لا خلاف پچیټا اباخت یلا bayan karalar bati yana nganga go gardan ji go yon da yitat ha karala hat atta ha sala arti و دندرج يغو يندا يتقد رندا ناندا لا رودان فيداكارالا فيتي اناخ تختياغو شبلت تشوتو فيتيكيلامون جي سونو ددن خانرو ميتا وار دوما نيجرنا ينجتين بييرجي يتا نيتي خبيرتي ورنا مداري يل هادافونسو همبرتاما كما رباتا انتل درالا سبان الى سغبا يمان دنتي Nila subana me khom bir jere da de jinde yo da janak da janak shim bola su bu yere nam da on jive lag bu la da dan bu yere gup ju sa dug nam se ma so ba ni gup jere po nyam te bir ba ma ba ni jero ni ta tum de de ni ne khar de li lor da da ne ne de ne cha cha da me ni ne su ni nam ne ni ni jere sa yevdena shala aso aba kana jan tsu jengor zona mena shi so yevdena kolo sun ji tumba ta ji ya dos jile tamrdana de ji ngama ta yes ma so ngar ba kan ba tena wa porno bu sim jena jin tumba ro ro la terti ndaren kolo tumba li ya ne tani won ne la so ba so ba kan ba te terne ji ya dos jile sa tani ve ᱡᱚᱞᱟ ᱥᱚᱵᱮᱱ ᱱᱮᱞᱟ ᱥᱚᱵᱟᱱᱟᱢ ᱢᱮᱛᱚᱜᱚ ᱵᱟᱨᱮ ᱡᱟᱜ ᱱᱮᱞᱟ ᱥᱚᱵᱟᱛᱮ ᱱᱟᱢᱟ ᱥᱚᱭᱮ ᱛᱤᱧ ᱥᱚᱵᱮ ᱱᱟᱵᱨᱮ ᱛᱚᱵᱮ ᱯᱷᱚᱢᱵᱚ ᱫᱟᱭᱮ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱤᱢ ᱡᱚᱞᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱵᱮᱭᱟ ᱱᱟᱢ ᱦᱮᱭᱟ ᱡᱩᱜᱟ ᱡᱤ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱜᱟᱢᱟ ᱥᱚᱜᱟ ᱵᱟᱱᱫᱤ ᱵᱤᱛᱤᱱᱟ ᱥᱚᱢᱚ ᱵᱟᱨᱮ ᱡᱮᱵᱟ ᱫᱟ ᱛᱚᱛᱚ ᱥᱚᱢᱟ ᱞᱟ ᱭᱚᱵᱟ ᱫᱟ ᱢᱚᱢ ᱵᱟᱱ ᱦᱚᱵᱟᱨᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱫᱤ ᱭᱟ ᱠᱷᱟᱯ ᱥᱤᱵᱟ ᱛᱟᱭᱟ ᱞᱚᱢ ᱪᱚᱫᱮ ᱵᱟᱫ ᱛᱮ ᱡᱤᱯᱛᱤᱝ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱚᱢ ᱵᱟᱵᱮ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱥᱤᱵᱟ ᱫᱟᱭᱟ ᱛᱷᱟᱢᱵᱟ ᱟᱜᱚ ᱥᱤᱵᱟ ᱟᱨᱛᱤᱨ ᱫᱨᱟ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱥᱤᱵᱟ ᱥᱤᱵ ᱡᱟᱵᱟᱱᱮ ᱫᱮᱱᱟ ᱞᱚᱝ ᱫᱮ ᱵᱟᱨᱛᱤ ᱫᱚᱢᱚᱱᱭᱟ ᱫᱮ ᱫᱚ ᱛᱷᱟᱢᱵᱟ ᱥᱤ ᱡᱟᱵᱟᱱᱮ ᱨᱚᱵᱟᱨ ᱡᱟᱵᱟᱜ ᱱᱤᱥ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱵᱫᱩ ᱞᱦᱟᱢᱚ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱥᱤ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱢᱵᱟ ᱥᱤᱵᱟ ᱫᱟᱨᱱ ᱫᱤᱱᱫ ᱛᱮᱧ ᱫᱟᱨᱱ ᱟᱭᱨᱟᱢ ᱡᱤᱱ ᱱᱟᱢᱟᱱ ᱡᱤᱭᱮ ᱛᱮ ᱥᱤᱵᱟ ᱞᱟ

ᱛᱟᱨᱟᱠᱤᱱ ᱠᱟᱪᱮ ᱟᱜᱣᱟᱨᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱠᱤᱱ ᱠᱟᱪᱮ ᱟᱜᱣᱟᱨᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱠᱤᱱ ᱠᱟᱪᱮ ᱟᱜᱣᱟᱨᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱠᱤᱱ ᱠᱟᱪᱮ ᱟᱜᱣᱟᱨᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱠᱤᱱ ᱠᱟᱪᱮ ᱟᱜᱣᱟᱨᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱠᱤᱱ ᱠᱟᱪᱮ ᱟᱜᱣᱟᱨᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱠᱤᱱ ᱠᱟᱪᱮ ᱟᱜᱣᱟᱨᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱠᱤᱱ ᱠᱟᱪᱮ ᱟᱜᱣᱟᱨᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱠᱤᱱ ᱠᱟᱪᱮ ᱟᱜᱣᱟᱨᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱠᱤᱱ ᱠᱟᱪᱮ ᱟᱜᱣᱟᱨᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱠᱤᱱ ᱠᱟᱪᱮ ᱟᱜᱣᱟᱨᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱠᱤᱱ ᱠᱟᱪᱮ ᱟᱜᱣᱟᱨᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱠᱤᱱ ᱠᱟᱪᱮ ᱟᱜᱣᱟᱨᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱠᱤᱱ ᱠᱟᱪᱮ ᱟᱜᱣᱟᱨᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱠᱤᱱ ᱠᱟᱪᱮ ᱟᱜᱣᱟᱨᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱠᱤᱱ ᱠᱟᱪᱮ ᱟᱜᱣᱟᱨᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱠᱤᱱ ᱠᱟᱪᱮ ᱟᱜᱣᱟᱨᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱠᱤᱱ ᱠᱟᱪᱮ ᱟᱜᱣᱟᱨᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱠᱤᱱ ᱠᱟᱪᱮ ᱟᱜᱣᱟᱨᱟᱱ ᱵᱟᱫᱟᱱ ᱡᱮᱛᱟ ᱞᱟᱜᱚ ᱛᱤᱝᱠᱚᱨ ᱴᱨᱮᱞ ᱡᱮ ᱵᱚᱨᱱᱟᱵᱞᱟ ᱞᱚᱱᱴ ᱵᱟᱫᱟᱱ ᱭᱮᱛᱟᱱ ᱵᱟᱫᱟᱱ ᱭᱟᱵᱚ ᱥᱤᱵᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱛᱤ ᱛᱤ ᱡᱚᱠᱥᱟᱢ ᱡᱮᱱ ᱛᱟᱨ ᱡᱮᱱᱮ ᱜᱚᱢᱟᱨᱟ ᱨᱤᱵᱨ ᱥᱟᱜᱚ ᱨᱚᱱᱚᱫᱟᱱ ᱭᱟᱜᱟᱨᱫᱟᱱ ᱞᱦᱟᱢᱮᱱ ᱢᱮᱫᱟ ᱚᱜᱫᱟᱱ ᱠᱟᱫᱟᱱ ᱞᱟᱫ ᱡᱤᱱᱡᱤ ᱚᱢᱚᱵ ᱡᱤᱱᱱᱩᱵ ᱫᱮᱠᱷᱛᱤᱱᱟᱱ ᱠᱚᱨᱟᱵ ᱡᱮ ᱵᱚᱨᱱᱟᱵᱞᱟ ᱛᱮ ᱟᱭᱤᱜᱮ ᱠᱤ ᱤᱜᱮ ᱡᱮ ᱭᱟᱛᱤᱱ ᱠᱚᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱷᱟᱴᱱᱟ ᱫᱟᱭᱚᱢ ᱵᱟᱨᱟᱨ ᱛᱤ ᱛᱤᱵᱤᱱ ᱛᱚᱠᱛᱟᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱚ ᱛᱟᱱᱟᱭᱟ

Ena kena kora te ena

Tukarab den babbe de barab chati prafran ki ne ne ma ye ne karnavla nam charama ya tapar jivana chiva ta ya chibar chibar ta ya jibar chimo tar chimo char tar jhada ya dhivshi bera nyi dhivshi da bo chuk bo tar dhar ji ya chata sa ji ta ya kira para shima na veli chen nam jishi bo mana sa ji bala ta khan ki shi bo chuk bo tam ba mit ji ta nga gata ya ji leir ki ta mir ki kapshi ba ti yim tivya ina tsuwa chirtiti ina kora di kwe sa pa ma ka ina ti ya tuti kana ti shiba ne tikli chibu na men jiri mita chiba men po we tuti norwera ni bana ti tuti ᱡᱮ ᱪᱟᱱᱟᱛᱤ ᱭᱮ ᱛᱟᱞᱡᱟ ᱯᱟᱛᱮ ᱱᱟᱢ ᱡᱟᱱᱟ ᱱᱟᱢ ᱡᱮ ᱜᱟᱵᱟ ᱪᱮ ᱵᱟᱜᱚ dara ti kin kholo lo la khere be tab je ye ge da ga ge che ban dara ka da khere je sa won tong ay ba ti tab je ne de jo ga be re ge je won ki ara bar an jara ro qir dorji mada 개바 전답 제비요 도마 위다 담을 시반다나 디샤티 Mataayi lan chika tayya dhibri shaa govandarayish Tiyan paa jititaan tatru dhibziye Tiyan paa chok tibshini jib la ba nam Chichanlaa sukbalan pavuti Sakomar ra rabu tayya shikbal choni Nama la dhibri shaa Tiyan paa mara kiyaba chuka chaya Navanayar chingur nga jibshini jib la ba jib Chakoshini jib la ba kengis jingur ayin bati Tiyan ka bayara tam chibib chabishini Ghanam chib ba nam jib Nama la dhibri jire Nama la dhibri jire Nama la dhibri ᱛᱚᱣᱟ ᱪᱤᱵᱟ ᱛᱩᱱᱫᱟ ᱫᱤᱡᱤᱝᱜᱮ ᱵᱟᱜᱚ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱚᱱᱡᱚᱵ dilbar te deram bhava chani ji ke wana mena tada te om a ho ਹੋ ha kya ha kya mala gora ya kala tada ha ਹੋ jer ho ho pat che ba chatne ji bhava la te ba da ji bi ug na ji ta ji ge de so de jin de

ān bāñcīrī hōng ओम बांजर गर्न हा बांजर हो बद जि ओम बांजर न क्या बांजर हो बद बाल दिल बा ओम बांजर दंता क्या बांजर हो बद जि बाजी भवाला गो गद एल हन जि गद देबर शाग कि बा ओम बांजर ना कल बांजर ᱜᱮᱢ ᱵᱟᱱᱫᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱫᱟᱡᱮ ᱵᱟ ᱪᱟᱪᱱᱟ ᱡᱮ ᱥᱮᱨᱡᱮᱱ ᱠᱚᱞᱟᱞᱟ ᱠᱮᱵᱟᱞᱟ ᱡᱤᱵᱤᱯ ᱪᱚᱥᱮ ᱜᱮᱭᱟᱢᱟᱱ ᱵᱮ ᱥᱟᱢᱡᱟ ᱪᱩᱠᱪᱮ ᱯᱤᱫᱤ yo ni kru tu che bo no la go om ba de re ke ga ke ba de ren ger ba de ho ho ba de ji ba che la go om ba de re lo ma ye ren ba de re ke ba de re ho ho ba de na ge ba de re kel ma de ho ho ba de ji ba no na sa ni ba me de do de de nam ke yo ten ko la de ki bi ra go om ba de ba de ho ho ba lambe nak yen korala wiji de bago omba zara nerti gamba zara kalam ba zara ho pa de ji balon lago omba zara yida karan دی باند 선반들은 선반들은 호바드 지바차라고 온바드 사도 야야 사라바 마람비 가난바나 야가 그나라 캠프르카 가르다 가너드레바 이스타르자 사브다 마하티다 곰반는다 비마르치타 Bukhtin ruban dan bakar na sarvasato bakar Tata na sarvan zakhir galan banzir Nefti kolalago om rdan de gata na kiki kirki Dzim ban dire til madir hon hon bada che balon lago om rdan de gata na kiki kirki Nya madir hon hon bada che balon kiki kolla to chudogo Yeni ligla om ndak jena de gata ne kiki kiki Nya madir hon hon bada che balon kiki kolla Bitman de Gatana Kiki and the Rambandre Tumban the Homba de Jiba Milag Umbaya being the Gatana Kiki Kiki Tumban the Tumban the Homba de Jiba Chelago Um Agana and the Gatana Kiki Kiki the Ramban the Tumban the Homba de Jiba Sik Nicola Wiji of Debago Tini Alankati the Rala Um Nir Tin the Gatana Kiki Kiki the Tumban the Homba de Jiba Sik Nicola Wiji of Debago Um ane yand ge gadana kefke kere ke chum badrin drin maga ka mandala gadana kiki kirti dema de tril madan ho ba de jiba no lago o me ba ye mandala gadana na madan ho ba de jiba nam ke je ko la la de mandala gadana kiki kirti na madan ho ba de jiba nam ke je ko la me da ka mandala gadana kiki kirti o de

Mandala kadana kiki kirkin rin banzir chun badir hon bada jiba milago umakamar da din kadana kiki kirkin chun badir rin badir hon bada jiba chilago umar barda din kadana kiki kirkin chun badir rin badir hon bada jiba sir tinkulla ugaji dibago kini kakati tikjula um ar barda din kadana kiki kirkin pil badir bin badir hon bada jiba sir tinkulla ugaji dibago umakayar da din kadana kiki kirkin pin badir برمادن هو بده جبا چلاگو ما وگا دادن گدا نا کرتی کیم برمان زیر پم بدر هو بده جبا میلاگو ما تدا دادن گدا نا کرتی کرتی برمان زیر پل بدر هو بده جبا نولاگو ما بنجا کنا دان nga dana khrig khrig yep ho go um ho go um na ho chala go um tene নাদানা গরি খরি খেত তলা মাদ্রিদ দে মাদরহো ও বাদে জেবা সিখ জেন গোরলা ওজ জেবাগো উমা হাকামা কানে বাজরেন গানে দোলতা বমাইন পাটা ইয়ানে পদয়া থো বানজরে উন্দর বানজরে হো ও বাদে জেবা চলাগো উন 사라바반데 크네 로다야

يا بندا يا دم بازر تلمد هو بد جبان لاكو بازر كرت تاكا يا هنا هنا در بازر تمد هو بد جبا ميلاكو ام بازر بارنينا بندا بندا تمد در بازر هو بد جبا چلاكو ام بازر كلا كي كلا يا كلا يا تل بازر تمد هو بد جبا سيخ نيكولا وجيب دباكو تنير دگ بيتيب جلالا ام بازر مدنگارير نا کوٹایا kutaya salamba zare khamba ਉੰਬਾਦਰੰਦੰਦੇ ਨਾ ਤੰਡਾਇਆ ਤੰਡਾਇਆ ਖੰਬਾਂਦਰ ਸਲਮਦਰ ਹੋਬਦ ਜਿਬਾਨ ਲਗੋ ਉੰਬਾਦਰ ਪਰਖਨਾ ਤੰਦਾ ਤੰਦਾ ਕੋ ਮੰਦਰ Shambanzer Ndaka Nayaramba Haya Bahaya Shambanzer Salmat Hombad Chibalonako Umbad Ndaka Nayabayomara Kaya Kanan Rurd Ran Bin Dayan Nembin daya kırman zirip boğun bazır hoho bıdı ciba milagu um panza merda har nöbi panza merda nembin daya nembin daya bu mazır kırman zirip hoho bıdı ciba çalagu um sarava mazır dakın sahıta sarva sato nana khandang ke bo itra salmadar khambadar ho badar jibas ekhtin kolala ugi de bago yedar tawe ngi ngi ne chaga to zor ugi kullu ta de bra chawan dar ta shiva debago te ne litaga ba te de vinda ngi qtaba da te vinda semer nambar e tabago te dara nim jagab jar chagab jonga namaji ugo yo ami peranjer de chokko ba jane di ne kebe to peranjer o dine na durba na rang ber ki banga ti ne jide da e da go me chokha ya tobro jive dorji de Gugunama kaadiga kaya gungi goyi goyana yil hamo arnama shibana Gugundar nama jiyin anik tada sona tigida Iki jiyi chirchina ji ጂን کولوላ గోబ్ యా దనే దురా నబ్రత గోమేన్ ఖులోనో గోబ్ జనే దుర్జన నబ్రత nang ko yang kolo lago janne ya nabre ki ba nabre tobe nang kolo lago janne ye ki nabre tobe to chub jabona lago ye tara sa ta ye te ba ta ye nika ta ye te ba ta ye tra ta ye sudur ji kolo chub na lago chub sta ji da to de fin na de ne ye u ba ta kala

dillo kamar nga bor na mehirib ji jidin ji jare da va yon dana yar nga va tenin na dar jamala su bana ji da va dan na na de na ko ye kam ji dar tu bor ro yon to sam ji wan keren chen ga or dana da na ta yi da ya to yut ba na me ji ni me yo dan kham mo jo va ji da ni na zu ga chen bo wa shi ba kam ji chi chen ni da ji ja ra na bar na ji da ji da va dan no ᱛᱟᱱᱤᱭᱟ ᱛᱚᱵᱟ ᱫᱟᱭᱟ ᱫᱚᱵᱟ ᱢᱟᱢᱵᱟᱫᱟ ᱧᱟᱢᱵᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱫᱤ ᱡᱤᱭᱟᱹ ᱵᱤᱱᱤ ᱢᱟᱠᱛᱤᱱ ᱠᱚᱨᱚᱡᱟ ᱠᱚ ᱫᱮᱨᱫᱟᱨᱟ ᱵᱚᱵᱚ ᱫᱟ ᱠᱟᱢᱟ ᱱᱟᱢ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱫᱟᱱ ᱫᱟᱭ ᱡᱤᱛᱮ ᱞᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚ ᱫᱟᱱ ᱱᱤᱛᱮ ᱪᱮ ᱵᱤᱵᱟᱨ ᱛᱮ ᱭᱚᱝ ᱟᱫᱟ ᱡᱤᱵᱮ ᱱᱟᱢ ᱯᱨᱟᱦᱤ ᱵᱟᱞᱟ ᱥᱩᱵᱟ ᱱᱟᱢ ᱡᱤᱛᱮ ᱛᱟᱣᱟ ᱫᱮ ᱫᱤᱱ ᱫᱮ ᱦᱟᱞᱟᱭᱮᱱ ᱦᱟᱨᱤᱭᱟ ᱫᱟᱱ ᱪᱚᱵᱚ ᱫᱟᱱ ᱟᱵ ᱡᱟᱛᱮ ᱪᱚᱛᱮ ᱠᱟᱵᱟ ᱥᱤᱵᱟ ᱱᱤ ᱢᱮᱨᱠᱟ ᱵᱮᱭᱚ ᱱᱚᱨᱚᱫᱟ ᱵᱮᱞᱚᱱ ᱮᱢ ᱯᱮᱵᱟ ᱫᱟᱭ ᱫᱮ ᱵᱚᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱪᱚᱵᱚ дани кенде ба лосо соре мага бурдуга ба нам том чырни да я кара бурдуга ба няп чырни те де дарани гу не мада да да те нама не де да ба на ба не ада да нама да ди ди да ра वा दावे अदंते hena samje tadi dani kyendi ba go tedara na batagati arade jibe kamje dinda de mandi

roshidane lamona ji jambe ro namaso tirtane kollo samji dobago hariya nyamata yeshme yevi kebani jerne domba chene bola lamona ji dan dan ju sani sen jerde tirtane kollo tuk dobago ordin tawala tobani gur sabji tir karota ena bo nam dawa da ni me ordana namaso yev mevni merkebi ngarabdını dır dava da yeni mıqdanı di dan jöp jörzar ngane ni bala go jöqdir kabaşi ba ni merkebi Nimaga mokzuka diye chechini kipchara kirib diye chirir davala Ngerishan nambara nantunir nyanchi Chechir davik nikolanchi derige diye Ongi shiba kirib dan nyanchi Gigi kholo la kherab da nye jiya ni la go she ba te da bu sar jiya di mi de ba parti тагавши шалахши гэдэн ёндэн ахжан дихон гэд дих да бэшарн ни баши бачур ти хэрди яне зэн амай ноот эзэн дэ милару дарахши ярди чиди шарани да ёндэн Inanda ki la nabir ki pijik dabbo sala atay la soqa ba shiba La soqa ba chudak ziga tan ero dar gafshi yara di chi di sharab shiru Yara di di na ziga di pombo la ya nabir ki bi oba tuk sharati tilaya dagani de namke yonde na die die da ba da chi kama yonde na fama die ba ni namke yonde na die die da ba pantene de ndi ba ne e fa da lo pantene de ba ne kere da ta sher cher de ndi te ba ne na gele gele kere ba tam ne la so

Теди камадиен тары туба яра тугате те намади шуда туба го те тана ён дарна бахсам ке ванги жала шарны жони те кадан на батан шада лота хода та ке кереб да та бо ожи банги ба го онди ба ле там чи ген замана ква та я 你该会收拾了吧？ Yene yese mepçe bandı vaçe tava tevindeyin tamalayet ni ya de da gabandın te bada hepçe bani de diyen di bana şel ya kör dani bago şi bani bago tanı tük gibi ve şala sobe to basma tam tüm şi bati yendir mu çom dana doçi çene tamo kere berabde tık şi wala tanan tanan ne yatan tu da tum dan diye shalab shabar te yatan tu da fiji vive shakab jada bago te ye ni mafshi dene ye na fiji wala khirab tan shalab jaya shakab jamago nyamba te ba na ye ni mota ye tomo ta ka ke nyamba na ye tu tam tam ta ye fitu tam ta la ni mota ye tam mo ta ka mamba na ta ba ye kwan ki to na ni mo mhira le ye tum dan na diye shalab nga shakab jabata tum ma shalab tam na shakab jamago tam mo mhira tum dan ne ma nga da chandana desha la hamba go shi bala spa tubu che ba na yod ko te jin da nya ni ba phom Namba sama shiba la soko ba tindar Chachana la soko ba chim chungi bo de Nama ᱱᱟᱢ ᱱᱟ ᱭᱮᱠᱤᱭᱟ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱥᱟᱞᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱵᱟᱞᱟᱨ ᱵᱤ ᱥᱟᱨᱵᱚ ᱢᱟᱨᱟ ᱵᱚ ᱠᱟᱨᱟ ᱵᱚ ᱠᱟ ᱛᱚ ᱜᱟᱱᱟ ᱥᱟᱠ ᱜᱮ ᱵᱤ ᱵᱟᱨ ᱡᱟᱨᱟ ᱭᱟ ᱞᱟᱨ ᱥᱟᱞᱟ ᱥᱚ ᱜᱟᱵᱮ ᱫᱮ ᱚᱭᱚᱱ ᱫᱟ ᱵᱟ ᱠᱟ ᱛᱚ ᱢᱚ ᱫᱮ ᱥᱟᱞᱟ ᱠᱚ ᱭᱟ ᱵᱟᱨᱟ ᱪᱚᱢ ᱫᱮ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱟᱨᱟᱥᱚᱢ ᱵᱮᱞᱟ ᱥᱮᱞᱟᱥ ᱜᱟᱛᱟᱭ ᱥᱮᱞᱟᱥ ᱡᱟᱵᱟᱞᱟ ᱥᱩᱯᱟᱨᱱᱟᱢ ᱠᱮ ᱢᱮᱢᱱᱤᱢ ᱵᱟᱫᱟᱢ ᱧᱮᱢ ᱵᱟᱪᱮ ᱵᱟᱠᱟ ᱧᱮᱢ ᱵᱟᱫᱮᱱᱮ ᱛᱚᱢᱛᱩᱢ ᱪᱟᱜᱤ ᱜᱟᱵᱡᱮᱞᱟᱛᱮ ᱱᱟᱹᱴᱩ ᱛᱚᱢᱛᱩᱢ ᱛᱟᱭ ᱡᱩᱨᱩ ᱛᱚᱢᱛᱩᱢ ᱞᱟᱱᱫᱤ ᱵᱟᱜᱩ ᱥᱮᱞᱟᱥᱚᱢ ᱮᱡᱚᱠᱛᱤ ᱵᱟᱱᱟᱢ ᱡᱮ شرف جبا تک کم شرف شگا بالا شرف من طلب جلا گا لا جب تک تم کی تم تی سم جو نام تو لان شی بن تن یت بر دی با انا در نام با بار اندر نام در جلا جرا nga to ta chu tu tan tan ji ju

ᱡᱩᱫᱟ ᱫᱮᱭᱟᱡ ᱜᱟᱢᱤ ᱵᱟᱞᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱟᱜᱟ ᱫᱟᱭᱟ ᱫᱚ rōmya parichara ngera te te kintaya lōna pōna e sivu yāla kāla rōmya parichara o te tana lōta nava te lā nam che kō te kintaya o tuche chanda hā nama che ayo che yāla kā te che kamar ka vō yāla kāla kheri pū sambā shibā 세담바 알아지고 되는데 여다다 오다 장케 다는 보다가 반선데 도르절하고 제대로 좀 잡지게 한쪽 길이라 걔를 담비 쉐바 기운 담다는 에셔는 저 내가 보아야 다 잡지 양을 잡게 자로 다가 보 산비 쉐바 대변에 니데 집아티 에셔와 다 오트 가버 토바고 되들 걔를 제라와 다게 아람 축축 지역 디컴 담리 에셔와 탄니데 사다메다 이게 тоқо дергене ни дерам сене шибашет толли тоқо марводан карапоран дерасен катан нөбөтө эсерводан яна капоран дерасна да огт нумбо дан я чакрын дер егинде керип ди тоқо дерге тоо самби шиванге бир чокоп жолата я ни дерам жена ни дон дере де бем бир дан вардым да ер карбодан марун дерро 대더라 에다 에메는 니마 아라오 찬지 거다가 소르티 카라다에 나베니데케 나가 보서보다가 Zanjir gelin çit badi jere tabar karwana ma ke kere bakmar mu warna zanjir tab qamar bu wana ma ke kere bir wanzana bar tar karmona ma dayet fin tay tabasir wana ma ke kere be katana mu warna ma tabar karmana chi bana ga bu warga na ma ke kerem çok sere da yap sonba sere mu warna ma dayet hun bu wana ma ke kere katu ga na tu tabar jankadam ke kere be hun mu warna ma zo ev jana fon bana erik bar de ranger gela chipene shava tba mitati ranger yotar nit la shava angarve shuru bagi semedi bagir gaji ara goda ji kero na sama jip de ran ka tonya la chava an ka ro chere ro chit de melong ko sunyin ji chi ji sem ji sem ji ni bo zam ber chi to shina ti ni na ber chab ro chat de melong la chi zu ga ni tena e jirti ti kadaga ni da dera ngo da je bera men jero da na san jeri glan te da bi ati ngor jir gombar ti to jid do jan da te ha du gi be jan ti nan tang to ma ni jer du gombala ji da ge to ba me te ti ti na ra go da da ra go da در په دې ځیدان امر توغواله پرلطیغ لار عرب دې مې دې لار عرب دې مې بتو ګوندن وندا دایښ ناوې د ښار دایښ ولاڅه بانه جیشوا نیتی ما يم باچتن به تا دې تا دې پروکو چې با کومابا یتبن تا دې هغه دې تللاده کنا نیږي کبل سیرېبالې زون درې چزوب خانه نام کې کمدای په بادای خانه Nongi kamata e tara nabani ne me kamata dara dar chavana chi kamata ibada e kana chi kamata ta ji ᱛᱮᱵᱟᱨ ᱪᱚᱠᱚ ᱠᱚ ᱫᱮᱞᱮ ᱛᱮ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱛᱮᱵᱟᱨ ᱪᱮᱫᱟ ᱡᱚᱱᱱᱚ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱜᱚ ᱥᱮᱵᱟᱝ ᱤᱵᱟᱨ ᱛᱮ ᱞᱤᱞᱟ ᱱᱟᱵᱟ ᱪᱚᱛᱚᱜ ᱵᱟᱜ ᱟᱱᱮ ᱥᱟᱵᱟᱝ ᱤᱵᱟᱨ ᱛᱮ ᱞᱤᱞᱟ ᱱᱟᱵᱟ ᱪᱚᱛᱚᱜ ᱵᱟᱜ ᱟᱱᱮ ᱥᱟᱵᱟᱝ ᱤᱵᱟᱨ ᱛᱮ ᱞᱤᱞᱟ ᱱᱟᱵᱟ ᱪᱚᱛᱚᱜ ᱵᱟᱜ ᱟᱱᱮ ᱥᱟᱵᱟᱝ ᱤᱵᱟᱨ ᱛᱮ ᱞᱤᱞᱟ ᱱᱟᱵᱟ ᱪᱚᱛᱚᱜ ᱵᱟᱜ ᱟᱱᱮ ᱥᱟᱵᱟᱝ ᱤᱵᱟᱨ ᱡᱟᱱ ᱠᱟᱵᱟᱫᱟᱱ ᱥᱟᱫᱟ ᱛᱚᱱᱚ ᱢᱚᱱᱛᱮ ᱡᱚᱨᱟᱫᱟᱱ ᱛᱤᱜᱤᱢᱮᱫᱟ ᱪᱷᱟᱜᱟᱵᱮ ᱠᱟᱵᱟᱱᱫᱟ ᱭᱟᱨᱟᱫᱟ ᱥᱚᱢᱟᱫᱟ ᱭᱮ ᱫᱟᱠᱷᱪᱟᱱᱱᱟ ᱢᱚᱜᱭᱚᱣᱟᱫᱟ ᱱᱤᱢᱟᱱᱟ ᱵᱚᱞᱚᱨᱮ ᱫᱟᱭ ᱫᱟᱣᱟᱨᱟ ᱡᱤᱡᱤᱯᱛᱟᱱᱟ ᱫᱮ ᱟᱫᱟᱭ ᱢᱟᱵᱟᱫᱟ ᱫᱚᱨᱟᱫᱟ ᱧᱟᱛᱨ ᱪᱤᱡᱤ ᱠᱚᱱᱟ ᱡᱩᱵᱞᱟ ᱡᱩᱜᱵᱟ ᱟᱜᱩ ᱭᱮᱛᱟᱨᱮ ᱵᱟᱞᱟ ᱛᱟᱫᱟ ᱜᱟᱞᱤᱞᱟ ᱱᱤᱵᱟᱫᱮ ᱱᱟᱢᱟᱡᱤ ᱫᱮᱵᱟ ᱢᱤᱵᱟᱞᱮ pada sa shiba ardeba chugo bor namata lawa raya ha al o ar e a

Tarabha tirwa kuwa tisib chabar tichi sanga paanta ne Tuna chayi sab chibin tarati ka baag Tana tisib chabar kuna kula kuwa Tana thomba nyita ki yasi kun thomar chila Chungko kubi ya namchi ba namachi Kachik thoba khan ba lan Shi ba la sukpa ten ngara kisi kun thomba chila Toko suru ba ya lan chabar namam chabar anjira ro Chukna tirsiri la sukpa chubu Ya ta kabar tisi mo Zira ya na mo тем талабара дава шуршид чибана ефшат кисем киеве онесо земге тигеле кага талабан денем дамата яниката я дева сама намла сомбан тогосоро дие тогин го гобаран жара ди ки тигеле го гоча дефин да яхнама тигата яге дитиглен дева яниката ям дамаран го го тиглен дели ойгове ква ка чибана андра самалани бар ки тигеле каварав дженле яхнала ва ква ка яна батин ойгове ква рафон

Kerevi ki toshi chap po me povar gyo ti shara yo me de de verka da tika ka yem ya ti kerev ya para da e da ye ke ji shira ji divana yo divan to ka ba da yo ga ta ba ti ᱥᱟᱨᱟᱥᱚᱵᱚᱠ ᱛᱤᱠᱩᱨᱤᱵᱚᱱ ᱱᱟᱢᱞᱟᱜ ᱱᱮᱵᱟᱠᱩᱨᱤᱵᱚᱱ ᱱᱟᱢᱞᱟᱜ ᱱᱮᱵᱟᱠᱩ ᱱᱟᱢᱞᱟᱜ ᱱᱮᱵᱟᱠᱩ ᱱᱟᱢᱞᱟᱜ ᱱᱮᱵᱟᱠᱩ ᱱᱟᱢᱞᱟᱜ ᱱᱮᱵᱟᱠᱩ Namte rabde shiga bara jira namte de ma to bara kibra jina ti ti ma ko ma cha ti va da ji in tara tu bi so shi ba ni ba go ta na sha chi bu sin ma ko yi jin ji la ba ti va ko ba ha shi ga yon de mi de ji ba 제지 감지 연단 대표라고 예능에 보초와 제 감마도 그렇게 소마지 바티로 제지 바다시고 이니언이 반에 소지니 로지 바라로 대들기 저가잖아 잔네 마님 바고 팀탐네 로저 담네 로총이 바라데 시가디 처바지 저가소 데르간 로르니 바라데 티상게 저다나 바니 선저로 대들로 제다로 니다 나다르나고 Ine lo nye ki ji lang zambang ka ti chi ba lop jib chi na ti chi na dhe ti ki fik dhya shi ka ti na bur ni bola chi sa chak ba ko ti tir lo chi ka chi me vi mi tol Әне ел оқ жоқшыға маған санниді тамшыда я тобыра тұғыба нәріні жерулі мәмір жерабу. Маң көрәбі әкімі қамшыға маң көрәбі әзіні нәмі дейіп жоңа бара жақ. Ренчіні қам бұ мәм жоңа бара тәрті мәм жоңа шей бар. Дөлі мәм жоң көй бара дейіп жоңа жақу. Ренчіні қам бұ рәбі дейіп жоңа бара дейісі. Тады ғайон тұнықты жіқтенің көрі түйтін көрі лоғып және. Таң бұры лағы ཁྱི Téi yáá tó kó shéé téi á yí sá lá ra bdéé bá bè tí sotéé sá páméé téé mñéé mèé xá chéé kí tseé mérkéé tán tchéé bá xéé bá. Kó tán xó tán ték dán yé kééé, ná tán tchéé bá tó rá xá wá téné xá wá téé lá. Yá lá xá téé kéé kó wa ra tó xá téé téné á rá nkéé tó tchéé nó rá lá néé. Xá chéé bésé mñéé nyá wá بعدين يد يدو خير بالي شبان يبدل الغبالي كردي ومرجرناتي زينات قيمتي

yara la ke karma 마고 잡아라 진지 인터지다 랍치데 마고 디네르가와라 토보치다 에와즈레 테마고 추발라 모요와다 튼다고 추스발란도 바다에 존스잖아 노르촌이 발아빅 방금보 오타나 도지 저토마고 이바데 저거들 나즈고 데르터 초우 땅엔드나지 마르네 초베 진지 라베란제로 로티네 담즈네 쪼그슴 파네 라리야

yerneram chumti tenyambale kerula wakara mayin no tavla ye savun minnati savun sibane kerab de tiwa go ye savun nyambir gambola ne keru wakara gelave daga bo san ge jamre sharti gelola chertava jono te jinde kerula yar gimo mara chertava jono ertoralo ne go mar na magon ke tonda e finjila be tondo zangolo ne go ne go namati se kamata e jinde chada me da mo

예배 동지에 가지가 아가들들은 보에 뒤에서 들지 탐통와 람적을 하면 남지 갑자디네 여들들씩 버티 아와들들은 고바고 시부톤토 저러다 티고 바사가 이바드는 이부톤이 샤치지 심막선 알아서 베카네 돌지 노래 ба енди керип жана даяра душба май ноты жинде боми бир шамада их шабада чыктан якан чык дурум немерти масага багор кибана даяра душба ба кибан кибарти ба ме бирөнде ба гонда дагынам ики дөттөрөн жара шам

chuk bandi ya Ozir nama diyan ikilini kabara Sini kulu nabar chita doa katin tani Chabar majid nati sikdo jinolulani Zabara shau tijin tuye kirbe tiye pami shirur tuye kuma ᱛᱚᱢᱵᱨ ᱜᱟᱯᱷᱤ ᱫᱚ ᱭᱚᱡᱱᱚ ᱛᱮᱱᱚ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱛᱤ ᱦᱮᱨᱟᱠᱮ ᱥᱚᱵᱨ ᱥᱤᱫᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱡᱤ ᱵᱩᱥᱮᱢ ᱡᱮᱫᱟᱢ ᱛᱤᱠᱟ ᱴᱚᱣᱟ ᱛᱟᱭ ᱡᱟᱣᱤᱝ ᱵᱟᱜ ᱫᱨᱟᱝ ᱜᱟᱡᱤ ᱮᱛᱞᱮ ᱛᱵᱟᱥᱢ ᱡᱤ ᱫᱟᱜ ᱵᱮ ᱛᱟᱜ ᱡᱤᱫᱟ ᱪᱩᱱᱭᱟ ᱵᱟᱫᱟᱭᱟᱱ ᱡᱤᱵᱟᱞᱟᱫ ᱪᱮᱛᱮ ᱪᱩᱱᱭᱟ ᱵᱟᱫᱟᱭᱟᱱ ᱡᱤᱵᱟᱞᱟᱫ ᱫᱟᱭᱟᱱ yedeme ji choko jom belat ne ma yene no ander nam jere me jidele ya tochin kanro ma ke yim batir nam la shigdi ki orte me ki banam sab ton de ke barte sa ki jigitine lewere fide birdba pola nevere fide toci tisaza bala sokbili şi bireti bana dıpşatığını lidiyen tüyü kıvırkirina tisin dine dıba poyup dıdı yeneti dakke sa to shi ben ar gele li ar man beli ji ju ba po ni ren ro dar gele mi da chang ai ren ba ندرن قربا پر کیو نامجی سن نا یک نمر گیون دی وی غان کی پنتق ربالا جی چغری گ باند یتدا باخم بو تدق کد چگ کن دغه کی ما د چی Дебе ти ти ти работ, ти ти анкоро лу вар тирис дава ти ти ти синчик батон тук чони бар чима ме бёко ти ти ехи ти ле гале нам чима ти дала зога. Па, чову ем дуру ти ечим борти там бу гуа ю мин мин мин ཁེན Yo بار karu shogama yeno me barte ye cher ni bo me ban na gbu shogama yeno yom me de men de ende dog pan tene karu shere tog ba me de to ye ge da ni men ba ga men shi ba na ke ro da na gbu shogunde ta ga ma to ga ba ya lan ji ge ti bu de ba ti ma yeno ye teren tab ji yos ta ga be ye jab

Тетере нам дураба нам диен там рашеп симне херевти табада я тулани деди херер табаго вере жаве симне тага багзан ди нячи тани тон там рашеп бада во вере жаве вива ти херевта я таб дирам жена ди ажан ди тон сибапон чедир керти таялан чиге чибаре сон дирба го ди тере тибер анчиге тибар дим тана бада нига чи дин коллора на брахман ve simcin tome tonun ne şiva bu şivandır еми кен деба даема ва берге гашик тава на язуген нети е на ба та вакти тела да гашик джават на демни но очде тобаркана керид на ятаба ди е равджана лер на набр хиба на эн дебр хибахти давни на нао орчаг ена деба таема ва ту ди е та ки диервачи ки мота на тич е ки мота на лоч е ки Әдәе қаванама тиермарым тиернер кебе забалем дымбырын олчы да забыркы. Кевелчи бағу асым жынанамны мен біладыңа. Лонты да забыр күндіні өптірі бір күрін тереді екен өтайы

Knarhobe yotoji san khate ni dakhik bendan. Gimte yapchana dayam tonga ba na ga bu here karna yep sonra jere din poami be chege na barke ba. Zante ne here ga go te adu ba na na men beton do. Doji san khate ba go doji san khate er mo ba na men tena na ma ji chaba la ter tem bo me de be ji din de kirta na ka im ba tenem bo me be de var ter ji ba por na ta yis so ri ter he ya go ga na ton do ye shik ki ba ma ra de ti de shi do zan ba de ni tim de ba me la so bo de ba na ma ji ba shi ba to ni de de so ri ti do shi la so ba ti en de ra ta mal be shi de ta Nasa kha yime kha kha yime batae ni Adochiya ya aji kwa shikmá gadochi Mkha njo mara shanwara kera to A ti shindo ya tume ki sabo tume ki chinimbo 사베 Chama go Chakho 데네 키르카라모 고토 사베 ma kena Ngar gira sabo ngar gira Chinimbo gira shanwara kera to Chikba sabi chibachi nipo le Tine kishkara moko Chutok

kane tanba guda sharakni yafan tan injidene da da ji burjiban yo to ji samashita yidzin e abdagri ghari tanjaba kala ba me gagonjogan ji de khwelin debat ᱛᱚᱱᱛᱚᱵ ᱥᱟᱵᱟᱛ ᱵᱟᱛᱮ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱛᱚᱵᱟᱛᱟ ᱡᱟᱨᱟᱭᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱢᱟᱛᱚ ᱠᱟᱢᱥᱟᱛ ᱪᱮᱭᱟ ᱛᱟᱵᱟ ᱥᱟᱢᱟᱠᱤ ᱥᱤᱵᱟᱱᱟᱢ ᱥᱟᱦᱮ ᱛᱚᱵᱨᱚ ᱡᱚᱵᱟᱞᱮ ᱤᱠᱤ ᱡᱮᱞ ᱠᱟᱭᱤᱢ ᱥᱟᱱᱤ ᱫᱮᱛᱚ ᱟᱞᱮ ᱥᱤᱱᱛᱤᱱ ᱪᱤ ᱥᱟᱢᱟ ᱠᱚᱱ ᱠᱮᱥᱟ ᱡᱤᱭᱟ ᱱᱟᱢᱟ ᱡᱤᱭᱟ ᱡᱩᱵᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱵᱟᱭᱟ ᱥᱚᱢ ᱵᱟᱭᱟ ᱯᱚᱢᱵᱚᱨ ᱱᱟ ᱥᱤᱵᱟᱞᱟ ᱛᱚ ᱵᱟᱛᱤᱱ ᱫᱟᱨᱮ ᱧᱩᱢ ᱵᱟᱞᱟ ᱛᱚ ᱵᱟ ᱫᱟᱵᱟ ᱛᱟᱭ ᱯᱨᱟᱱ ᱱᱟᱢᱟ ᱡᱤᱭᱟ ᱢᱟᱛᱚ ᱡᱩᱵᱟᱛᱟ ᱯᱚᱢᱵᱚᱨ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱵᱟᱛᱟ ᱭᱟ ᱛᱚ ᱢᱩ ᱵᱟᱝᱜᱟ ᱱᱟᱢ ᱞᱟ ᱡᱩᱜᱟ ᱵᱟᱛᱤ ᱢᱤ ᱡᱤᱭᱟ ᱢᱟᱛᱚ ᱠᱤᱣᱟ ᱠᱟᱭ ᱵᱟᱛᱤᱱ ba kan zhe do ji ke yi le ye ta ji nan me ta na cha nga ne bo dan zhong be yu ji wo zha la ji ji sim ji ba la zo ba ta bo na ba na men men bo zha

ᱱᱚᱱᱤ ᱭᱟᱜᱟᱱ ᱫᱮ ᱵᱟᱵᱚ ᱥᱩᱠ ᱪᱤ ᱪᱤᱜᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮ ᱢᱮᱡᱩᱡᱟ ᱛᱟᱵᱟᱨ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱫᱩᱥ ᱪᱮ ᱭᱮᱞᱮ ᱛᱮ ᱟᱫᱟᱱ ᱛᱟᱡᱮ ᱱᱟ ᱯᱷᱚᱨᱚ ᱫᱩᱱᱤ ᱢᱟᱨᱤ ᱡᱟᱯᱚ ᱪᱮᱵᱟᱱᱮ ᱫᱟᱭᱟ ᱛᱚᱵᱨᱚ ᱡᱚᱵᱟᱞᱮ ᱪᱚᱢ ᱫᱟᱱᱟ ᱫᱮ ᱡᱤᱝᱜᱮ ᱵᱟᱜᱚ ᱚᱱᱫᱨᱟ ᱛᱤᱥᱚ ᱪᱟᱵᱟᱨ ᱠᱚ ᱡᱤᱛᱟᱱᱤ ᱡᱮᱞᱟ ᱛᱤᱥᱚ ᱪᱟᱵᱟᱨ ᱚᱱᱫᱨᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱠᱚᱨ ᱡᱤᱝ ᱠᱚᱞᱚ ᱜᱚᱢᱵᱟᱞᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱜᱟ ᱥᱟᱱ ᱡᱤᱜᱟᱵᱮ ᱜᱚᱨᱟᱛᱟᱭ ᱞᱚᱫᱟᱭ ᱱᱟᱵᱟᱛᱟᱭ ᱡᱤᱝᱜᱟ ᱜᱚᱨᱱᱟᱢᱟᱥᱟᱱ ᱡᱤᱜᱟᱵᱮ ᱜᱚᱨᱟᱛᱟᱭ ᱞᱚᱫᱟᱭ ᱱᱟᱵᱟᱛᱟᱭ ᱡᱤᱝᱜᱟ ᱜᱚᱨᱱᱟᱢᱟᱥᱟᱱ ᱡᱤᱜᱟᱵᱮ ᱜᱚᱨᱟᱛᱟᱭ ᱞᱚᱫᱟᱭ ᱱᱟᱵᱟᱛᱟᱭ ᱡᱤᱝᱜᱟ ᱜᱚᱨᱱᱟᱢᱟᱥᱟᱱ ᱡᱤᱜᱟᱵᱮ ᱜᱚᱨᱟᱛᱟᱭ ᱞᱚᱫᱟᱭ ᱱᱟᱵᱟᱛᱟᱭ ᱡᱤᱝᱜᱟ ᱜᱚᱨᱱᱟᱢᱟᱥᱟᱱ ᱡᱤᱜᱟᱵᱮ ᱜᱚᱨᱟᱛᱟᱭ ᱞᱚᱫᱟᱭ ᱱᱟᱵᱟᱛᱟᱭ ᱡᱤᱝᱜᱟ ᱜᱚᱨᱱᱟᱢᱟᱥᱟᱱ ᱡᱤᱜᱟᱵᱮ ᱜᱚᱨᱟᱛᱟᱭ ᱞᱚᱫᱟᱭ ᱱᱟᱵᱟᱛᱟᱭ ᱡᱤᱝᱜᱟ ᱜᱚᱨᱱᱟᱢᱟᱥᱟᱱ ᱡᱤᱜᱟᱵᱮ ᱜᱚᱨᱟᱛᱟᱭ ᱞᱚᱫᱟᱭ ᱱᱟᱵᱟᱛᱟᱭ ᱡᱤᱝᱜᱟ ᱜᱚᱨᱱᱟᱢᱟᱥᱟᱱ Açan da yarabdı tuqbala yeki yesen qan ekvarte gombe kede diyardan yegi bana yetuqla soqabı nagatuqa diyi vati yetadı çoru çatı gitme onsa kavrisi de to şebe tondu Yine yazıga bağıran, mıkışı da diye şey bağını meti, şevere fiyeni, şevati gili yazıgım, dımbağdan yaşını katan yaşı vardı. Sebe mal arab da yazıga bağı, şey de doğana yaşı da şey bağı, şey kamna tigili yazıgı kapsiden chi kamade tigli kwa tanwa sanwe pama tan yo tuji nor la ne ba ne yo wa jo de chan de mon po we de we kwan le chi ni ba te li ni de chi to shi be ton to ne te ne ta de ro ton de be de wa te ni de chama la ji ngara jo po ji gle na ma ji ra de sabra shi ينيه تيوراجن تمن بي نيتجي اتونتي فامي كروفي تو ني ان كارنبر ما بي تون توي ماماك دامن بري تيوب شي بي تون توي كيت مو داتور تما دابيو تون تو جل ميسو تيتاوالاتق بان ديل لكن بتمالاتور تري فونبالا كلدا كيتجالاطق باتامجي جيت دي با مير رشد يرنم جل بانم تيادام جيمانز جيت تقبليت كلنا نمد مغلي ولابينيه ماي نو شيبانان بي تون تو جيت تامشي دلا كونزوب داتون تاندي جان نيبي بارم بولازغا بالي جاو بادان شوانا مادي عبد الله صبان نامن بارا ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ri dam chi da pam che ne nga ra jo ten Lalami bago, shibangi bago, dana yakin shige, kirib kiba wasu qibbi yanji kintan yanji kterin dibi gongi, tun xonti yandar yakin shikir qobatan yas tabatan yalik babcha batan yanji gini yanji bashi bana ya qoyatan babcha sti, xontan yak sabatan yi kirib yiki tan yalani tibshin tiye tiye xun babcha bago, tibin do yanji bala lukum no ཁྱི ndareka di kherab ki bana ye kherab ji tab ji ki san chote ngi dub jila ne mo yo rte vati te ya wabo ni da da la ba ni te me ba go te je re kirb ji ne ma ar ba la so ba ne lam la ji ga be ton

ᱦᱮᱞᱞᱟᱜᱟ ᱛᱮᱜᱟᱞᱮ ᱥᱚᱥᱚᱨ ᱫᱚᱵᱟᱫᱟ ᱥᱚᱫᱚᱱ ᱛᱟᱭ ᱛᱚᱜᱚ ᱥᱛᱚᱨ ᱛᱟᱭ ᱛᱟᱱᱟ ᱵᱟᱱᱮ ᱥᱤᱜᱵᱟ ᱟᱥᱮ ᱡᱚᱪᱟ ᱥᱤᱜᱵᱟ ᱛᱮᱞᱮ ᱧᱟᱝᱜᱟᱞᱮ ᱫᱮᱵᱩ ᱫᱤᱣᱟᱱ ᱯᱚ ᱢᱮᱫᱟᱞᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱠᱤᱵᱟ ᱟᱸᱡᱮᱨᱮ ᱢᱮᱛᱮ ᱧᱤᱱᱱᱟ ᱡᱚᱵᱟᱛᱤ ᱥᱤᱵᱟ ᱫᱮᱵᱟ ᱥᱤᱵᱟ ᱛᱟᱭᱟ ᱛᱟᱞᱟᱵᱟ ᱵᱟᱛᱟ ᱭᱚᱣᱟᱨᱱᱟ ᱡᱤᱢᱪᱚᱠ ᱡᱤᱠᱛᱤᱢ ᱫᱚ ᱠᱷᱩᱭᱞᱤᱱ ᱫᱮᱵᱟ ᱟᱸᱡᱤᱜᱤᱛᱤᱱ ᱥᱚᱢᱡᱮ ᱪᱚᱵᱟᱞᱮ ᱛᱚᱨᱟ ᱥᱤᱵᱮ ᱛᱚᱱᱛᱮ ᱜᱚᱵᱟ ᱛᱟᱭᱟ ᱛᱟᱵᱟ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱨᱵᱟ ᱛᱟᱭᱟ ᱠᱤᱵᱟ ᱛᱟᱭᱟ ᱞᱟᱜᱵᱟ ᱪᱟᱭᱟ ᱵᱤᱱ ᱥᱤᱵᱟ ᱛᱟᱭᱟ ᱛᱤᱛᱟᱢᱪᱤᱛ ne ᱛᱟᱢᱵᱟᱞᱟᱫᱟᱛᱮ ba ᱪᱟᱞᱟᱞᱟᱱ ᱵᱤᱨᱡᱟᱨᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱟᱞᱟᱫᱟᱛᱮ ᱛᱤᱛᱟᱢᱪᱤᱛ ᱪᱟᱞᱟᱞᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱟᱞᱟᱫᱟᱛᱮ ᱛᱤᱛᱟᱢᱪᱤᱛ ᱪᱟᱞᱟᱞᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱟᱞᱟᱫᱟᱛᱮ ᱛᱤᱛᱟᱢᱪᱤᱛ ᱪᱟᱞᱟᱞᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱟᱞᱟᱫᱟᱛᱮ ᱛᱤᱛᱟᱢᱪᱤᱛ ᱪᱟᱞᱟᱞᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱟᱞᱟᱫᱟᱛᱮ ᱛᱤᱛᱟᱢᱪᱤᱛ ᱪᱟᱞᱟᱞᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱟᱞᱟᱫᱟᱛᱮ ᱛᱤᱛᱟᱢᱪᱤᱛ ᱪᱟᱞᱟᱞᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱟᱞᱟᱫᱟᱛᱮ ᱛᱤᱛᱟᱢᱪᱤᱛ ᱪᱟᱞᱟᱞᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱟᱞᱟᱫᱟᱛᱮ ᱛᱤᱛᱟᱢᱪᱤᱛ ᱪᱟᱞᱟᱞᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱟᱞᱟᱫᱟᱛᱮ ᱛᱤᱛᱟᱢᱪᱤᱛ ᱪᱟᱞᱟᱞᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱟᱞᱟᱫᱟᱛᱮ ᱛᱤᱛᱟᱢᱪᱤᱛ ᱪᱟᱞᱟᱞᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱟᱞᱟᱫᱟᱛᱮ ᱛᱤᱛᱟᱢᱪᱤᱛ ᱪᱟᱞᱟᱞᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱟᱞᱟᱫᱟᱛᱮ ᱛᱤᱛᱟᱢᱪᱤᱛ Māyir nā nōtānā nām karā shibālā sūkhā bērān kasi mbēn Dī yert nā wālā rāp dī rāqshik bā khuñ tēn Dā rāngi dī tī bātānī pārā dī fshim bē tī bālā Nā rām jirakum bā nā bā nī tī nā rāqhā tānī ablā ki mbē bālā nām jirakum bā ku Tā shik nām kālā rāp nām jirakum Tewa ala soqbun taman tonkhti, nam kirkani shimbay, simda aming namandzim. Dorje lam, rittarabde, shigabir, tombalina. Tewa alamigdiyara, oks rittama, mibim khasnani, rittam, mermita, hashibar, nam tammur, nam jirudin, tongu. Kini yertu, nam ebe, nam kalab, tarti, e nam kati, liyan, nimur, nam jirudin, e nam kalli, shon, ram, shon, ava, kerviki, mevochi, hashibar, baram, tonkhti, yertu, nam ebe, nam kalagu. Tijin dego, chinab, rizna, rizna, ᱛᱮ ᱤᱠᱮ ᱫᱚᱱ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱛᱮ ᱫᱟᱥᱱ ᱱᱚ ᱡᱟᱵᱡᱤ ᱫᱮ ᱪᱤᱢᱵᱚ ᱥᱟᱞᱣᱟᱱ ᱠᱷᱩᱞᱩᱠ ᱛᱮ ᱪᱚᱠ ᱪᱟᱜ ᱛᱟᱢᱟᱨ ᱱᱟ ᱵᱟᱵᱡᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱢᱩᱨ ᱱᱟᱢ

Nadrodan fedroni mala djotani so na ba santu na ni me wode zeredi arab rab dönger de di sibane yagmo balizo ima sozur tavrab jarti tili qoy sayere kana boti tadat met mit odun chwa ti gifta asiba awarda de lan tovere de giwarda go mali ba chalani ma tav Кеба ме ба катын азык дейна ба кын тарасым ел таяна бир пева тагы козан ди. Семне мен ба ниде ди ба жана ди семне имайын ди яза ди семе хиба. Эбе жаран дара ди жа субе ки жан ди табрадан ки семе ди на точа лара сук. Жан ди жан ди сем ди кеба тор ди тена чи табрад ба ᱡᱟᱢᱮᱫ ᱫᱚ yin shiga su su ti si chok kiyo lonin kiko ba shi ba wun ba chanarap kwarashan kuru shi an tong kiyo watako shi ba xingarap jubosu kili na tako wa tini tawa chuke kiyo dom sun tili namla aragab shi yama ba shi dwa wangbo gniye diyan chubatan yin kribibdiwa nyim ti yin mingiribdiwa lamdi smi shi ba rtomba nizadiyazu gisi zindiriro wa tini kachi shi kiyo ngubur togol shan chibay biyan tanyi

Sarap amrapsin bati, saag nii san giro, tibzin tirtivada, nigadam rumada pyorup chad, chukita yabdiyata sabchur namsin gir shaksu, durdo ya chukha tamchi sabi sabchur nisu, yibshir ocha ambara varati, xan vare gomba atan Name nge be wang ge shi ba ngara kho be chok ngo ba le ba den phir ngera de yan da la ngo tre me ra nyu mo de nam cho ne ja ro da bor ji ge de shi ba kho yon da ye bro so wa chok na me se ne ja ro da bor to ni ge z glan ji de lo ye bro ye nam ba da ba wa de de la ne ba ko ye fer ba ba cha na ji de ba chim bor ka ji ne de ba be ro ja shi ba na nge ba ana sa shi ba la ya ta ne kho da to ba ra de na ar ji ba sa ye na to ti ta ma ye no ye na ba na mi jan de che ma in de ba ni de me be една мерна бара ми е нови ворлин ги нарти ми бечеракто ја ми бадина ромај норзи ми бечеракто на бај батерта на енто диме помоте ревен дел кала волаф дика то да на ја диме бечеракто май норна бакнда енна ја етам зедеф чеба на ми тоа Эмбада ибистара чогарав дер жевали со шибанги баго таны нанда шибала сукбатти дубы ладды огни сонтиен дер ᱛᱮᱵᱟᱫᱟᱭ ᱧᱮᱜᱮ ᱟᱨᱟᱡᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱟᱨᱟᱡᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱟᱣᱟᱫ ᱫᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱦᱮᱱᱟᱢᱟ ᱡᱟᱭᱟᱞᱚ ᱠᱚᱨᱡᱤᱫᱚ ᱛᱟᱣᱮ ᱛᱮᱵᱟᱫᱟᱭ ᱧᱮᱜᱮ ᱟᱨᱟᱡᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱟᱨᱟᱡᱟ ᱱᱟᱫᱟ ᱟᱣᱟᱫ ᱫᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱦᱮᱱᱟᱢᱟ ᱡᱟᱭᱟᱞᱚ ᱠᱚᱨᱡᱤᱫᱚ ᱛᱟᱣᱮ ᱛᱮᱵᱟᱫᱟᱭ ᱡᱮᱵᱡᱮᱱᱮ ᱞᱟᱞᱟᱱᱟᱱᱮ ᱱᱟᱜᱭᱚᱱ ᱵᱮᱣᱟᱠᱟᱱᱮ ᱡᱟᱱᱡᱤᱭᱚᱱᱮ ᱡᱚᱨᱱᱤᱢ ᱛᱟᱫᱟᱱ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱨᱟᱱ ᱨᱚᱴᱤᱱᱟᱜ ᱞᱮᱜᱮᱞᱮ ᱦᱚᱱ ᱥᱚᱣᱟᱨᱟᱥᱟ ᱱᱟᱱᱟᱜᱤᱱᱤ ᱥᱚ ᱟᱜᱣᱟᱨᱫᱟᱫᱟᱱ ᱪᱤᱠᱛᱨᱫᱟᱱ ᱱᱟᱣᱩᱠ ᱟᱱᱤᱱᱤ ᱨᱚᱜᱚ ᱫᱮᱵᱡᱤᱱ ᱫᱚᱜᱫᱟᱨ ᱛᱮᱣᱟᱫᱟ ᱥᱟᱱᱟᱣᱟᱨ ᱫᱮᱞᱟ ᱢᱚᱠᱥᱚᱱ ᱪᱤᱱᱮ ᱠᱷᱤᱱᱟᱣᱟᱫᱟ ᱭᱟᱥᱪᱚᱨ ᱛᱟᱱᱟᱜᱤᱱ ᱛᱟᱜᱤᱱᱤ ᱥᱚᱱᱛᱤ ᱥᱟᱣᱮ ᱯᱟᱢᱟᱨᱟ ᱜᱚᱥ ᱛᱚᱱᱪᱮᱱᱮ ᱢᱟᱜᱩ ᱥᱟᱣᱮ ᱯᱟᱫᱢᱮ ᱚᱜᱫᱟ ᱪᱤᱱᱮ ᱡᱤ ᱟᱨᱛᱟᱜᱩᱭᱱᱤ ᱨᱚᱜ ᱫᱮᱭᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱥᱟᱢᱟᱜ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱭᱟᱥᱪᱚᱨ ᱛᱟᱱ ᱨᱚᱜ ᱥᱟᱣᱮ ᱤᱱᱤ ᱠᱚᱨᱛᱟᱱ ᱨᱚᱜ ᱜᱚᱨᱛᱤ

ye mebe chirte yeler namam la yere jene megala soga ba namam jowa da yere denji ge ba ne yete bereti hengenin de garab de dosunun to to ala soga arnam ge tamma zin ba na awa de dir go ne eti hengge de te va tinilla go te la Данная квартал на маши басати ки кордожи шалакши га дэр дэ дотэ нэ нима дэ пи тэ айеп дроба дэ лажик дэ ро чана ди дроба си ба ан ди ти дроба ла чоко чэн ба го ши ба ни ба ти чоко солэ нэ ни Çrtiye mid marnyi natitirengeyle pe pedemeye xurur şav. Deva pirve ladder ti tombe ladder ne mai no de de sa on to amen ne bir deva din chue en ji gam chogot en jara chan da na khodam la mesal ju bati ik to ji go si banam ju kombe ngi bag ane sa si bala so ga bir ten kor ga ta ba khon de en dare kinga ti tu ta vi to bala sim ko be nam ju re ba ning men dan bir jara de ti ayon ne mi is sa si ᱡᱮᱥ ᱫᱟᱞᱟᱨᱟᱫ ᱫᱮᱢ ᱵᱟᱯᱛᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱢᱟᱭᱤᱱ اوزغلین جراوا مے لپیل دیرن جراوا تی تی نی ننہ شیرو جی بارادوشمے یکی یتو یکی لینن دمژل نامکاالہ اندوالا صغ باعبار مجوب کمقسم جی وان شک ساد جی نی تدن جرا دی مبدغتی و نام جی چوادنی لا گو شیبا لمل ارد شگ بین یبا گو کانل کرج نام جی ارد دی یبا چچو فون بان دو با అసన ఖోదాయ తిలత్ ఖబన్ అంత్యం ఉండు బషి బలి గర్ గవాంగి ఖతాలి సదిజి కుర కరంగి బర్ జరోర్ బబతే ఖర్ గవా సబకై బతిని ప్రవతి యసొని తోంబర్ బర్ తుజి ఎం బరాచి బరాసింజి గవాంగి బాగో తుర్న్ షఖ్ గవ్దే బషి బైకి ఖర్జిన ఉndan darte ye ki jeer gawaang khbagod etarachura avje go ye janan toya masstobal je na ye gawaang masstobal karti le jeem tqor gang чогга атап чи чабыр гаварым бен дайы на чибам чогыр ганам чи тобыр соте такым чогыр ti nge ke jabr gawan ge bag ani de yerne ye sim ti jabr gawan ge bar ti ji ti ge zo ni ti ne ni ge ye jabr gawan ge ba ne chi nda ye te de ben ji ge taqbi kago yada pala ve chada tigli na darba yi shibala chashi banang qiyul anchi ge ji bir gawa gaba shibana sim ge ran chi bir gawa gaba ti taqbi tugu so na tī thār Tene yalap chogni enge khen, chok sada peyo tochi nye marna wa chi, din tonne namba, chogni tonne shiba tiyo dollar nge khbeyo shere roo chap chichuk kye kwan nge khbeyo tochi zdawa chemi te kut, tene naba chichuk kye chiba tiyo chogni tiyo tiyo kora loo chob, tane ya sabah la sukba nge khbeyo somba, sabah shiba la sukba tiyo dara nge kora banam ki la shimba shiba nyen kerag ne banal hariya jampu de ne simak sam te kandag ni de lag bu yarab jinno yige la ne shiba ne te balag ne bab je bu mi ta yarab den tuk bali shachib utim ne shivir am povar kachik ke ke Semina babje bo otenye tenke kapana sabji ten sonwara chena namchal ba namchim chokkyo dewa chiwe son ten sonwa ala atin ba chachiv che sem koru dewa kachik ndanar domtsun namchi tamchit kiwisa fayawara chachi ba ten jirwa ten atan yo war maru chawo chi ba namchom ndi jingi ba go namchal be jim tana ba ala sukha pa chima atan yo chavro chir jiwar dhe ten ato 저터레 존바 디브진 수바고 시바만 제르 디바티레 베잉이 바고 캐저라 아속시 바라 속바 치제 바자는 속도 만제르 이케트 발리 디브르 조바 샤르티 티난더 용서 차바고 디브르지 지제보티 징콜로 워디르 스타버지 디제 지진 지바 톤토니 바 타마메 베골리 스토자 속베 나브르 톡방이 빔도르 디에 침보 티에니 바고 코라도 지선 콜라 치드르로 속자 침보라 치드르로 속도

бар ивчера кавчера чебала тубеп чомден дегим чыкты мандер ве егит бахонте ашиганы да асып касып чебала асыгыны айгла асыгы ба веди тугба хайк дава ате я сосо ян хайгла асыг ба сачи ди тугба хайге ни марте я сачи сосо کے دغہ نی د چن م ہائی کے کے دن چن د وخت نہ کر تا رے کے دن د چن م کے کے دن چن نی م ہت نہ کر رو با تو جی چن جی ارتے تو جی نہ یخت چت می د با تو د من جرب دی وے کی م بو گو این د لا یت سر تو جی چن دی تم با تو جی چن دی قدن ارتن نو من چی با نہ تن قدن سر وات دی د ہو گو د چر den gerer abicim çiftçilere ayıl atık bana yardama da ayıl atı bozlar cennetin Тебатин жандырым жоба намын ой ننگے ارق باخر اب جبار در شمار اب جندے وقت سالات چہ چمال ہن چہ گتی بر گواز گچ نہ ما جی جم تم پر زوا دا تین جواب یا قبا نہ چہ ما این بچو قوا بو چہ یل جرب دیور اب در تر جی دی با ملن گپ چھ پپتا یم دا توبتن ᱡᱟᱞᱵᱟᱨ ᱱᱟᱢᱡᱤ ᱞᱟᱱᱪᱤᱠ ᱡᱤᱵᱟ ᱠᱨᱚᱯᱷᱚᱱ ᱛᱮ ᱮᱢ ᱪᱚᱛᱚ ᱢᱮᱱᱡᱮᱨ ᱣᱟᱨᱟᱢ ᱡᱤᱱ ᱡᱮᱯᱷᱮᱨ ᱨᱚᱱ ᱫᱟᱨᱟᱱ ᱡᱮᱨᱢᱮ ᱫᱟᱨᱱᱟᱢ ᱱᱚᱜᱫᱩ ᱫᱟ ᱛᱚᱨᱟᱫᱟᱱ ᱫᱮᱜᱮ ᱫᱟᱱ ᱫᱮᱯᱷᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱵᱟᱨᱠᱮ ᱵᱟ ᱫᱵᱟ ᱢᱮ ᱵᱟ ᱱᱟᱢ ᱡᱮᱨᱢᱮ ᱫᱟᱨᱱᱟ ᱟᱨᱛᱮ ᱛᱚᱵᱟ ᱪᱤᱢ ᱨᱚᱯᱷᱚᱱ ᱥᱚ ᱫᱮᱵᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱥᱟᱛᱟ ᱪᱟᱫᱟ ᱢᱮ ᱫᱟᱱ ᱞᱚᱱᱫᱟ ᱱᱟᱢ ᱠᱮ ᱠᱟᱢ ᱫᱵᱟ ᱢᱮ ᱵᱟ ᱱᱟᱢ ᱛᱤᱞᱤ ᱛᱚᱢᱟᱱ ᱡᱮᱨᱚ ᱛᱤᱞᱤ ᱮᱛᱮᱢ ᱵᱚᱨᱚ ᱪᱤᱱᱟᱱ ᱪᱚᱠᱛᱚ ᱭᱟᱢᱟᱱ ᱡᱮᱨᱚ ᱯᱤᱨᱤᱭᱟᱱ ᱛᱚᱢᱟᱱ ᱡᱮᱨᱚ ᱛᱤᱞᱤ ᱮᱛᱮᱢ ᱵᱚᱨᱚ ᱪᱤᱱᱟᱱ ᱡᱮᱨᱚ ᱯᱤᱨᱤᱭᱟᱱ ᱛᱚᱢᱟᱱ ᱡᱮᱨᱚ ᱛᱤᱞᱤ ᱮᱛᱮᱢ ᱵᱚᱨᱚ ᱪᱤᱱᱟᱱ ᱪᱚᱠᱛᱚ ᱭᱟᱢᱟᱱ ᱡᱮᱨᱚ ᱯᱤᱨᱤᱭᱟᱱ ᱛᱚᱢᱟᱱ ᱡᱮᱨᱚ ᱛᱤᱞᱤ ᱮᱛᱮᱢ ᱵᱚᱨᱚ ᱪᱤᱱᱟᱱ ᱪᱚᱠᱛᱚ ᱭᱟᱢᱟᱱ ᱡᱮᱨᱚ ᱯᱤᱨᱤᱭᱟᱱ ᱛᱚᱢᱟᱱ ᱡᱮᱨᱚ ᱛᱤᱞᱤ ᱮᱛᱮᱢ ᱵᱚᱨᱚ ᱪᱤᱱᱟᱱ ᱪᱚᱠᱛᱚ ᱭᱟᱢᱟᱱ ᱡᱮᱨᱚ ᱯᱤᱨᱤᱭᱟᱱ ᱛᱚᱢᱟᱱ ᱡᱮᱨᱚ ᱛᱤᱞᱤ ᱮᱛᱮᱢ ᱵᱚᱨᱚ ᱪᱤᱱᱟᱱ ᱪᱚᱠᱛᱚ 미데 담바이나 제바고 데브젠데 샤반 난든지 이기 집토바 레트즈 제바니 비 소반데 다티야 상토닌 제바보 오틀리 쳔보이 게메데 토바 쳔보이 메가 틀리 토바니 게메데 트게 제바고 데든데 스타버 딜레 소반데 다티야 아스 카손네 저바고 도지선 오단데 다인데 밀레 조트라네 호이글라스 도시 소원 잔 제바 조코마 Chibaran jirwana chibadan ka pondir kub jim sanyi tim pover kasi ku Ye ka la anka ka bera jirwa tenem chukdum mun jirwa em hoa mibir ka chikarti Ti shi ev jota chanya tingi kudu Shikipa nitatiya dhiba mipi kshibsha ku tini nilu junya jikhtingur chimbo shibzo tatiya nabakana ardana huwabu tamchita ba tikli ramchi nasa khurji manzan barti chumdan di jirka khiribna tabyudan uchan chumdan di jiye juji jirwa legir nga bir nambar varni tut bali chizib chabani baksan ba Çokgöre tıbağısın dıdır gönüm tağı gircere bari. Rıbar asıgın amcır takı yetoşan çok deyik kompayet ikin kolu olav şımsalla şiş o. Yevcın dıyağ zanna gerik bayan çöndün dikinden gele gele тертенжи китенендерне тубанамки рафонни де кэленжик тохсомон тадоктан жермей ерда болган якалатым баго шибарти ярьяп жолдан де түгүн колло табда кериб де дани тени де кебада кевшим де бе хонтин дарам чыктан мен жерве кебада ба тамжы сабыр жер жеваны ти шеп де табзо камсын бе ки жамворни бом тайбин тани де не колло ти go ji ba de jom den di ji ji ji jar wo le gen ngabal chhe de cha ba de ti kin ko lo so ta ti Aisa ji shan nam ta na ya khwami yon dam nam ta ya nam kwa la su kham nam ta ya nida ki da nyam ba na mokhsum. Shibet tu ba ta nan tu wa tu ki sin chak na sa ji tu la su kha nam ta ya nyan ji tu kar dan. Shaka chibet sa khwab tu murub chi nam ti yanda tak nam na tu bak sam ji no shi so. Ki be ram jin na ti da kip chin san ni da na yan kolor ti ki ewam ge yi ge do ji san hua ti ge ba nam ji ji tam ji da le ya ta bra jo ba ko chom den de ji sa wer ji de ji le ge nga ba le so ba ye yi ki ke ni ya cha ta me do do ji shi ne mo bra jo de ta song shi ge ni de san hua ti ya do ji san hua shi bra ka de shi so ti ji ran ji mi ba le ti ba na ba tam ji be ti le han ji ji bir ko ya da ta ro da Номбер гавал на матам бемэн тобба бүгбэ тогоён тэрнавад тавалас гобэн тама гомба ли табо ба гома намбер жава симчин тамчы дэла бахши бар таврын чодо тевесим жеса жаван чиктен дан чиктен ленде бэ димбала тим ода томала тога ба дэрэн гэлилэр тэба мэ ба чок кэ да яг тэгэла явла мэр дэни бэр ломч балэ шэрэр тэкэр хади да яг сан гэла лап тим ба шамба да нэр чэ дар гава та нюма тэ табо нэвжи Намбер гне ба шевле ла тобан диктене бэрнгэ дэвэр дэбалай ཡང ཡང ཡང хамкея камала намба там чуда бер тамбани де мелон кеп тапа баб жендер тива ми бечин бер тон хамке ясим ди прибера бде навар малам та тон бтон де сим бар дур чар бе того бе дани тке че на бер чаб бер тон ба чаб бер тамбани ле ара де шиб хамке девар ар гружаве чила дисе чу чагба чур ди ва бе ара де ге бер чаб де че он се ва кереп та тап жиб лам те манге га топ бер ден дат бан самата е катык та чагада ю дак тин кор дила оз ут га бе че ман до то зер на бер ток бе сим лаг тин кор адин колло ни nam Garimbiyelerinin temcidemide doğakken geçihimin bu uşal Gumbara şibati yetiyagmar bolatık başarın nami midetçakin geçiyagmar uşalal gumbara şibati yetiyimin bolatık bar nami mideti Yetererim bir şal temcidemide doğakken geçina dolcin samar gumbara şibati yetiyina aracıyla soğaba Samar nami midetçakin geçina aracıyın samar gumbara şibati yetiyina dolcila soğban samar nami mideti Yetererim bir samar temcidemi birinci revişir Çertere yodda önbü kibangi kabara chibina nawe ke ba chibina jara chul tawa de ᱛᱚᱱᱫᱨᱚ ᱥᱟᱵᱟᱨᱛᱟ ᱵᱟᱨᱛᱮ ᱠᱟᱱᱫᱚ ᱛᱚᱵᱟᱛᱟ ᱡᱮᱵᱮᱱ ᱵᱨᱮᱢᱟᱛᱚᱱ ᱠᱟᱢᱟᱥᱟ ᱫᱮ ᱪᱮᱱᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱥᱟᱢᱟᱠᱤ ᱪᱤᱥᱚ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱠᱚ ᱛᱚᱠᱟᱞ ᱢᱟᱫᱤᱱ ᱛᱮᱱᱮ ᱨᱟᱝᱠᱮ yankara da le bir nam pe entara de yeki ji savo na ji go de nam ji de su ba nam sa bra shi de he nam la ngi be cho ba shin de ba shi ba do sonum la ji se yara ba ta khum la ti son do ba da ya do ni ji ngi bo go la da cha che be ji sim ki ba da lav la de ba da ya to ba ni la mi ti ye N'o bar n'o la sa xo bèx, t'in kore n'a matan, l'em bùx taa dè, kama sa xo baga m'o d'o jik kore, d'in e kato j'i onse t'ir walex, t'in kore s'an n'i dè, tam ch'i n'a t'ur t'ukbor, d'a vat, n'i m'i d'an d'a, d'a ma goya na, pa mi k'i onse t'ir walex, pa ma taa a'i k'i onse t'ir walex, d'a v'k'il n'kore, ram m'i ra'i k'i onse t'ir walex, n'i m'k'il тарнити хердга гомбар чаго тени када сонда ولر نما جي ارد كر دي ال هني كدا خدا تگ جي شن جي ولا با رنگ تمال ير تو با گو تي نخت گل لا لي تو گو تو ات اي كي اتي ان کول گو با تا ان سي با تا ان چوا تا ان ني با تا ان تب تك يرن کول لا رو ني بر شي با تا ان دي جو سو با تا ان جتا ان هم ان دي وان کر وا تا ان گو جي چو بن تا ان جن 다 찡, 가시게 몸버라, 심밤 종어버란 제레티, 디에프처럼 저버라, 샤고원들은, 데네, 딘디, 쫀딘디, 티코나니, 데르기비, 건조기 딘바라, 테니, 심진, 집삼바, 관기, 시부, 로진, 쫀지, 흐만바, 쫀담베, 티코나니, 라이온스, 또거버라, 멸치바, 사바, 타, 티치비, 이길라, 심에, 측바, 샤바라, 소가베리, 디바라, 몸버라, 가바다, 광보, 일라니, 브로, 쥐바라, 측바, 랄드나, 랄드나, 미흐만다, 쥐다, 쥐다, 쥐다, 쥐다, 쥐다, kibar tenjam rirum zhong wang buk cho yil nye ni bak son so nye ni bak de tiye fshara tijan so bak son dana din bala ne ba ma yin no wun jay ni yar yar lo yap chit yap chile la bas ji Tabarab shama yana para devlin ashbe somati chitava devlin te yam tabarab shago ndar karabu samqtan shevq zigne shevli shide ki sabara soba mefshide to devlin de na bu samqtan chaq bu zigne sabara shide ki yam da shavara soba mefshide to devlin de yamar bu samqtan chaq bu zigne yam da shashide ki yana bara soba mefshide to devlin de zelu samqtan ra bu zigne ra ba shide ki shavara to devlin de tiglayin keberab sharte tabarab tigli karabu zigne ᱛᱟᱢᱱᱟ ᱭᱟᱛ ᱜᱟᱢᱮ ᱵᱨᱟᱪᱮᱛ ᱟᱢᱟᱨᱟ ᱵᱚ ᱥᱟᱢᱟᱠᱛᱟᱱᱟ

ᱛᱮᱢᱪᱮᱢᱵᱟᱱᱤ ᱡᱤᱯᱥᱟᱣᱟ ᱱᱤᱵᱮᱨᱟᱢᱟᱱ ᱡᱤᱨᱟᱛᱤ ᱦᱮᱡᱮᱱᱟᱱ ᱫᱮᱨᱟᱴᱞᱟ ᱥᱚᱜᱟᱯᱟ ᱛᱟᱵᱟᱭᱟᱝ ᱚᱜᱚᱱᱟ ᱧᱤᱠᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱵᱟᱭᱟᱝ ᱚᱜᱚᱱᱟ ᱧᱤᱠᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱵᱟᱭᱟᱝ ᱚᱜᱚᱱᱟ ᱧᱤᱠᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱵᱟᱭᱟᱝ ᱚᱜᱚᱱᱟ ᱧᱤᱠᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱵᱟᱭᱟᱝ ᱚᱜᱚᱱᱟ ᱧᱤᱠᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱵᱟᱭᱟᱝ ᱚᱜᱚᱱᱟ ᱧᱤᱠᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱵᱟᱭᱟᱝ ᱚᱜᱚᱱᱟ ᱧᱤᱠᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱵᱟᱭᱟᱝ ᱚᱜᱚᱱᱟ ᱧᱤᱠᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱵᱟᱭᱟᱝ ᱚᱜᱚᱱᱟ ᱧᱤᱠᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱵᱟᱭᱟᱝ ᱚᱜᱚᱱᱟ ᱧᱤᱠᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱵᱟᱭᱟᱝ ᱚᱜᱚᱱᱟ ᱧᱤᱠᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱵᱟᱭᱟᱝ ᱚᱜᱚᱱᱟ ᱧᱤᱠᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱵᱟᱭᱟᱝ ᱚᱜᱚᱱᱟ ᱧᱤᱠᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱵᱟᱭᱟᱝ ᱚᱜᱚᱱᱟ ᱧᱤᱠᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱵᱟᱭᱟᱝ ᱚᱜᱚᱱᱟ ᱧᱤᱠᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱵᱟᱭᱟᱝ ᱚᱜᱚᱱᱟ ᱧᱤᱠᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱵᱟᱭᱟᱝ ᱚᱜᱚᱱᱟ ᱧᱤᱠᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱵᱟᱭᱟᱝ ᱚᱜᱚᱱᱟ ᱧᱤᱠᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱵᱟᱭᱟᱝ ᱚᱜᱚᱱᱟ ᱧᱤᱠᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱵᱟᱭᱟᱝ ᱚᱜᱚᱱᱟ ᱛᱟᱢᱤᱱ ਬਾਕਦਾ ਜੇ ਅੰਧਾਚਨ ਦਾ ਸਬਾਲਾ ਪੱਜੀ ਅੰਧਾਚਨ ਨੋ ਤੇ ਜਨਤ ਜਿੰਟਕੇ ਚਵਾਲਾ ਯਾ ਤਬ ਜੀ ਵੀ ਵੀ ਵਖੋ ਬਾ ਅੰਦਰ ਦੰਬੂ ਤਬਦ ਅਦਮ ਗਰਾ ਲਾ ਸੁਬਾ ਵਾ ਮਾਚਨ ਜੇ ਕਗ ਯਾ ਕਦਾ ਯਾ ਤਬਾ ਤਾਇ ਵਾ ਮਾਨਮ ਜੀ ਜਿੰਟਕ ਸ਼ੀ ਬਖ ਨਿਗਨ ਚਵਾਸ਼ ਕਿਦ ਜੀ ਜੇ ਬਾ ਲਾ ਸੁਗ ਬਲੀ ਮਿਸ਼ ਤੋ ਟ੍ਰੂ ਜੀ ਤਬਦ ਨਰਬ ਜੋ ਬਾ ਯਾ ਕਦਾ ਯਾ ਬ੍ਰਤਾ ਮਰ ਨਬ ਜੀ ਜਿੰਟਕ ᱥᱮᱫᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱵᱟᱨᱟ ᱛᱚᱵᱟ ᱢᱮᱥᱮ ᱛᱚᱥᱚᱨ ᱜᱟᱵᱟ ᱛᱟᱛᱩ ᱥᱟᱨᱟᱜ ᱠᱮᱢ ᱡᱤᱜ ᱢᱟᱛᱟ ᱢᱤ ᱥᱮᱜᱟᱛᱟ ᱠᱤᱛᱮ ᱱᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱚᱠ ᱥᱮᱵᱟᱱᱟ ᱛᱟᱵᱟ ᱥᱮᱫᱮ ᱡᱮ ᱣᱟᱫᱟ ᱥᱟᱵᱟᱨᱟ ᱛᱚᱵᱟ ᱢᱮᱥᱮ ᱛᱚ ᱥᱚᱨᱵ ᱫᱟᱢ ᱵᱮ ᱛᱟᱵᱟᱫ ᱠᱮᱠ ᱠᱮ ᱭᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟ ᱢᱮ ᱛᱚᱠ ᱢᱟᱨᱟ ᱵᱚ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱡᱮ ᱪᱤᱵ ᱡᱮᱱᱟ djentuqa xeban dha ya ra baxi dhe dhir mo bala tukpa me tshidhe toho sura chubata da arke yaam ka ta xechen kya metok dha ya chan dha ma dhir djentuq xeban am mo baxi dhe dhir xebala tukpa me tshidhe toho dhev zhintar dursun dhi vye vye vye va xonte xebatan ya dhiba laar dursun karva ta xebatan xebatan xebala dursun nakbo dhwaan ta ya gu balaar dursun marwa ta ra bata mo balaar dursun sirwa ta ya laro xo balaar dursun zhengi dhev zhintayiv dha xenke

ربالار تاختی داتا د موبالا نو تا کې یو داتا د هر سوال اخیق زب دې با مرکا تی په فن کې سو هر تر هغه غدا ما د نور د ایر اټ د ته د چلې لاسو با ته بر دې د با نه ولا یا نتی 저 제가 때렸던 데기 저거 또 맞다. 나 속아 보이거든 남기. 길 저래 심진지도나 시바 때렸더라. 니 태밥드반. 너나 맞지. 너는 남자배에 힘주는 게또너 지범이니티. 니 피와니 대야지. 저러러 또는데 진짜야. 도보럽 저도 보이. 저저 또가 보이. 이게 또발이 질집자 바타부. 기어서 반다답티. 해도도 했더니 니내 담다티 얘기메더. 나 양인데 봐보. 저 티제긴아워 저드는 자담바티. 아도저 길례티야. zin dabje na wala zin min malin cha po she so de zin de ji ji de ro nga ba yi ki ji le ge le zin zin cha bar ge zin sta de be ta zin kim be so zin de ji fo ba de ta ti zin ro ye de ghlam nam ta tom chi la da men pa ba wo de la so nam la so dam jo de ta tar so war t va x n a m e r a n g e r n i n g e r t b e r s h i t a n c h i q b a l a s o q r n e b u h n a m g i n e r a x i q t o b d i n g o l l o r o x n e b a x i q t o m e r m t bir menjer ro ton ti jinda ya dolchak ta pa banam ji sabr sala suk ba mon sam ta shiba ya ni ti bilen jede kin gefshere ni ti bir dum prole to wa la shiba shur ndere ndo da chaga ta ya pa la ba ka shi ke si ndibe xtena kola tola kide ba te ne kola lor dom elan kola la sok ba tover meni so ka shiken kola lor dom ba tover she ba te ne ndibe la sok ba tover meni te ne te va ni de fer ro che de xtin kor din kola shiken mon sam te che bre te na xtin kor de kola lo tam che ta ye kam sam ba yang mon sam te ye che bre de de zan 시베르테나 카마스몽모스몬데 시베르제 타르지 티바니 라스 보르옌겐 게테 타르지 티베 콤바 토벨라드 탐치 둔킨다 니타람 킴베 니드 타람 지엘남 밤 킴바 니타람 바 탐치 담킨 바 니드 모스마데 시바시 시베르멘데르데 사브르 살라 소바 암크틴 고르딘 콜록스 모스몬데 시나야 타브르 도보 사르지 니든 저르샤 얀데 다라타지 니타 타바 니티 시베르멘데르 프셔루 데라 타가바 아슬레 톰덴데 제손 테바 사르지 지에샤 치키 모다얀직 རྱས ལྱད དབ ཟར ེད ཐམག ཏིར ངོ ནས ཐུར ངོ ནས ཐུར ངོ ཡོད ཐུར ངོ ཡོད ཐུར ངོ ཡོད ཐུར ངོ ཡོད چیک مولا چیک مور گلے چیک موٹے چیو چمک تھا سمجھ تھا نہیں دایا کو جو زبو جاج جبا ہم بر کے با تو گدا دم دے جو سگا با سو ور جڑے دی نے چیک مو نمبر تو سر جی سو نے چیک مولا جو سو جی جی کو لو کر گن دا تو yataga bara danda dine yosun nyangale di di kato di nama di chomchaga chenpo bardo shantoni hatay lama in tamar nama di kato di nalan zindu saji chikti modan chikti nindye kama che kama rukara la yewe chimbo zara sumche sanji de hoche ngumbara kiba chiki tanya dana be manjo la ba ngumbara sokbara sanji soyele che kim rup chiki so ne che do me ba na la na sobe be nanji kama ni kodon chimbo zane lindite kodon namadiyin phwa chine bo phar de phwa antone la da la mai na da me na ji ko mo na me chobr chi de ba na mai no de chira ti kor ji ko lo shi ge mo tum de Dara chir tarang kumbho shimba tibhi na chagaba nita tibhi tibhi na chagabi long tamba tanya mabu tisi Jongwaran jirwa tarbu wangpo la soba Sandam jaya taga bari chagabi sang tim jongwaran jirwa shivi Tibhi na chagabi long tanaba tibhi na tibhi tini kura ᱡᱟᱥᱤᱢ ᱪᱤᱱᱛᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱜᱚᱝᱠᱮ

Nyetiva nyetiji shara ta ye tachim chimba khaa me pib chibi li jitam shira ya tabar tam chibi chi ngwa sam te shi ba na Nam ro tib shira dibba me pib chi Ngwa sam te shi bira jira na nam chora ba tam chitam chibir jira ti dibba me pib Chi jin ta nyi Saba tam chit saba dani dani mai ba jibir toba da le ge na bram ba jibir toba da tam shi ge da tam jibir toba da ob chu tam chu mai ba jibir toba mi ba Toba ba jo da ba jin be toba da yang ber ki ba ta jin be toba da sa ba sa ba jin be Kerebe diye kutublar ame bir sata ya de oksar açın bu sata sozu iki duruşu bir vata vata ba vata bere. ba vata ba de de vata vata. ba ba vata ba vata tam ba ba vata ba vata. ba vata iki duruşu ba ba vata la mat tog ma ja ga ma ba me ye ke bara den ju bata ya ma be di mat tog ma cha ga ma tar zo di mat tog ma cha ga ma ye ke bara den ju bata ye pe le tam je ye ke ma da ro se ye ke jisam ta ba ta ya so ke pe le tam ᱡᱮᱛᱟ ᱡᱮᱡᱟᱨᱟᱨᱚ ᱛᱮᱞᱮᱱ ᱠᱚᱨᱟ ᱡᱤᱭᱮ ᱠᱚᱨᱚ ᱞᱚᱣᱟᱥᱤᱞᱟ ᱨᱮᱜᱤᱭᱮ ᱞᱟᱫᱟ ᱛᱟᱫᱟ ᱠᱟᱛᱚᱜ ᱛᱟᱭ ᱡᱟᱜᱟᱫᱟ ᱭᱮᱵᱫᱟ ᱱᱟᱢᱨ ᱛᱚᱵᱮᱥ ᱫᱢ ᱡᱨᱟ ᱴᱚᱵᱮ ᱡᱨᱟ ᱫᱩᱡᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱡᱟᱵᱟᱨ ᱵᱟᱫᱟ ᱡᱤᱵᱟ ᱠᱮᱨᱣᱤ ᱚᱱᱥᱚ ᱛᱚᱵᱟᱱ ᱜᱟᱭᱟ ᱢᱮᱫᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱜᱚᱡᱟ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱛᱤᱢ ᱵᱮᱞᱟᱢ ᱧᱟᱢᱵᱟ ᱤᱱᱮ ᱞᱚᱜᱵᱟᱝ ᱟᱨ ᱡᱮᱨᱟ ᱡᱤᱭᱮ ᱥᱟᱨ ᱡᱤᱭᱮ ᱛᱚᱵᱟᱞ ᱥᱮ ᱪᱟᱵᱟ ᱟᱨ ᱠᱚᱵᱮ ᱥᱚᱵᱟᱫ ᱫᱟᱫᱮ ᱫᱩᱝᱨᱟ ᱥᱩᱱᱡᱤ ᱫᱩᱝᱨᱟ ᱥᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱡᱤ ᱫᱩᱝᱨᱟ ᱥᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱡᱤ ᱫᱩᱝᱨᱟ ᱥᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱡᱤ ᱫᱩᱝᱨᱟ ᱥᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱡᱤ ᱫᱩᱝᱨᱟ ᱥᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱡᱤ ᱫᱩᱝᱨᱟ ᱥᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱡᱤ ᱫᱩᱝᱨᱟ ᱥᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱡᱤ ᱫᱩᱝᱨᱟ ᱥᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱡᱤ ᱫᱩᱝᱨᱟ ᱥᱟᱭᱟ ᱥᱩᱱᱡᱤ Nyambara toga bu, zgur gumbu, toba jiye namchara ba, tamchim chimbara manchara ro, na jiji jirwa, tamchim liye pongpur nambar tamchim la namdaya kaman namnar chama namdaya wapur tina siye nyapa la suga biya charu suga namdaya tamu la suga ba, chur

yete kama sona ne besim dere tamche de ngoto ya taga bere topo sati seren de berge de ngoto topo sati yenye de yenbe shu sati yenye de diye de dira da yasamba da ya koma da ne me berge ro sene tene tamche la kiwa da yan me berge ro ngore bere diva da ya dungor da ya diva me ro ingo berge la soga ba ya sati ki yon ten ro dene toma da ya tiba da ya jisa ne

Tiba machin gasarba kerem sonche namchon ba shibarte dejo sube sondi chere sinte namti line sati jipre kere menjero Vandi gomba kombe huenge e bomba da yekata timse vas baya tingro adien koro lur nam beren jerti Initi na sati nita ya dejo sube somba ma inna me shiba inga shike samba zonan jerti Tiv shere jabra shako ondere shibir ki o anama jib jabra shaka imba kombe huenge e bomba

mito jerdar lo bana bir to be sonum di to per na bir ona garadeya zaga die goma na bra toba ya na ja na bra toba le na mjo ba ta ji sa manjer na ti ti li nda na ti na di en koro ya bra ja wa shi ti da to be fo ba ti ton de ya na shi ban ka shi ke ke sa ma zo na je ra je bra ja go nda na nda na ti din di e ti be tam tu ke ke so so ra na mbra na to la so ti na ma ra tam be ba da ya da je ndo ye tu sa ju shi die nge ba na ma no wen ja we mi de je wa bo pa da ji bo bo do ji da ᱡᱟᱫ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱱᱟᱢ ᱡᱚᱫᱚ ᱫᱟ ᱡᱮᱣᱟ ᱢᱮᱡᱮ ᱵᱟᱫᱟ ᱛᱟᱜᱟᱨ ᱪᱮᱱᱫᱚᱨ ᱫᱟ ᱮᱠᱣᱟ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱭᱮ ᱫᱟ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱭᱮ ᱛᱩᱵᱟ ᱛᱤ ᱮᱱᱫᱟᱨ ᱱᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱛᱩ ᱡᱚ ᱥᱚᱵᱟᱜ ᱱᱚ ᱵᱚᱨᱱᱟᱢ ᱫᱚ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱵᱚᱨᱱᱟᱢ ᱡᱤ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱭᱮ ᱦᱚᱸ ᱫᱮ ᱛᱚᱱᱫᱟᱢ ᱵᱮ ᱨᱤᱜ ᱫᱮᱱᱮ ᱞᱟᱢᱟᱭ ᱱᱚ ᱛᱤ ᱯᱷᱮᱨᱚ ᱨᱚ ᱞᱤᱱ ᱫᱚᱱᱮ ᱞᱤᱠᱟᱨ ᱡᱚᱵᱨ ᱢᱮᱱᱤ ᱫᱮ ᱱᱮ ᱵᱚ ᱢᱮᱵᱮ ᱯᱷᱮᱨᱚ ᱛᱚᱢᱱᱮ ᱫᱤ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱛᱚᱵᱨᱟ

dalas chabata e chabata e yesin jene je ton je jwa nam sa ye manjaro ti jende tonan tunu de jazu di kö de bana lobul manje ro ji fi bi kiwa nam di de bra jo he yin ba de ne de de ba ma in de kin kif shere ji ba de ji bu chi jin ne ni de fe ro ro re kara de ton de bra ton de de ni ro wa da ji ji tam ji ji ton ji la da shu ba da shu bu shu da wa sun yang len dara dba Тогдон нама ята бурдан бир жерба на таны кодонго я бом бур жерба ки жеве чимо фатын тани дан яхо дан буда жита. Ги ялан корон дом ке вар нама нам бир ням. Сор нар ги кеме бир сора кодонго я бом бур на то ги керман жера ро кеме на то сава. Ян ги ята ба ми до он дара пандан кара ве сора ти кона ни дан я мрд бар ням ти ки ва дан ги бе чи чин ни ти ги жера ди ва дан ги lam ta de ba ta ye song tin ta ye tam ba ta de me be ni ma ji ba ta ye na bra Sonra gelken yedi bak yedi cisi yere cisim yedi tonu birinci yedi diye mayın yedi diye tam yedi ve diye ciktin ne da da da kullu la da

Я дара вара жава и сим джан рам ди сим джан ди тон ди тога да ям шо барам джим. Сагба там джада ди ци то на ми бринджире ди ди дара я май но ти в шире ти алан ка ба чи чин ди оту

아마나 네비 지금 전에 남국근에 던도여서 뒤에 대에 남라 지역터는 대로 또 테르님 남라국 네라링 기직딘제 감서 또 아시나티니디 간도신제로 바티는 그고 매제도도인 기직딘제 감나토마 아마나 диготна дия каманда на сојонде бесемчана најтонош јавантотошина сеганда најтонтам беригебејна професионатн мибат кетер вопшики чајевкајто метарибетамадај го работно норејдечи бенаолеј маршинеј такмиба књи фиба порти енф јаварахтиба мепа андо без мутон делато фиба мар добро фиба го жендети чемента на балетовни дејна нацвејде кеменцената метедејто на шиба покојта бати ејдора сади ᱛᱟᱜᱟ ᱵᱟᱱᱟᱢ ᱡᱤᱝᱠᱤ ᱵᱟᱱᱟᱢ ᱞᱟᱭᱟ ᱠᱮᱨᱚᱜ ᱢᱟᱢᱵᱟᱱᱤ ᱡᱤᱵᱥᱟᱨᱮ ᱥᱮᱯ ᱡᱚᱜᱟᱢᱮ ᱫᱚ ᱡᱤᱵᱥᱟᱨᱮ ᱵᱟᱫᱟᱭ ᱯᱮᱞᱟᱣᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱡᱚᱢᱫᱟᱱ ᱫᱮ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱮᱡᱟᱨ ᱫᱮ ᱡᱚᱢᱫᱟᱱ ᱫᱮ ᱜᱚ ᱫᱮᱵᱡᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱟ ᱛᱟᱠ ᱛᱤᱫ ᱫᱟᱨ ᱵᱟᱠ ᱥᱮᱵᱡᱮᱱ ᱫᱮ ᱠᱮ ᱵᱟᱱᱟᱢ

ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱟ Дедор джиен дэмбэр кэйр санат о джилав дэмбар ни кэрап дэ танто. Чондэн дэ джи джи джи джара буу лэгэр на бали джиан сэзэп чабар гэрчэ. Стаб джи дэ бэ са джи ба са джи нэмэн джи гэр тукша хоми дэ йон дэн тэр дэн са джи пшурар джи ман. Бах дан ях тобрэв шири дэ джи шин тава чэр шин ят дэ гу ла сук нэ нэм джи пши рара сэм ла рап шик ба дэ нэ мар чи чи дэ чала нам кав шин дэ йон дэ нэ чи вэр. Дэр ва чи ба гу чондэн дэ джи ᱡᱟᱨᱟᱫᱤ ᱥᱟᱡᱤ ᱫᱟᱵᱡᱤᱱ ᱫᱤᱵᱮ ᱡᱟᱨᱟᱨᱚ ᱜᱟᱫᱮ ᱥᱟᱡᱟ ᱥᱩᱡᱤ ᱠᱚ ᱭᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱫᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱵ ᱡᱟᱥ ᱡᱤ ᱠᱟᱱ ᱫᱤᱵᱨ ᱢᱟᱡᱟᱨᱚ ᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱡᱚᱵᱟᱨ ᱫᱮ ᱡᱤ ᱥᱚᱛᱮ ᱫᱮ ᱫᱮ ᱫᱟᱱᱟ ᱜᱟᱭ ᱥᱤᱱᱡᱚᱱᱟ ᱵᱮᱱᱫᱟ ᱫᱮ ᱡᱤ ᱫᱟᱱᱟ ᱫᱮ ᱡᱤ ᱥᱚᱵᱟᱥᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱣᱮ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱫᱮ ᱫᱟᱨᱟ ᱛᱟᱢᱛᱮ ᱛᱟᱨᱟᱥ ᱵᱩᱫᱤ ᱛᱤᱱᱟᱹᱛ ᱜᱚᱠᱮᱱ ᱫᱟᱦᱟᱱ ᱟᱞᱟᱥ ᱜᱚᱵᱮ ᱠᱟᱨᱫ ᱢᱮᱱᱫᱮ ᱡᱟᱣᱟᱨᱟ ᱡᱤᱱᱡᱤ ᱛᱟ ᱜᱟᱵᱟᱨᱮ ᱛᱤ ᱡᱚᱥᱚ ᱵᱮ ᱠᱷᱚᱵᱟᱛᱤ ᱫᱟᱨᱱᱟᱢᱮ ᱥᱮᱵᱤ ᱜᱟᱣᱟᱫᱟ ᱤᱧᱪᱚᱣᱟᱢ ᱵᱤᱞᱤ ᱚᱛᱚᱱ ᱡᱟᱨᱥᱟ ᱛᱚᱡᱤ ᱥᱟᱜᱟᱭᱟᱢ ᱪᱚᱜᱚᱵ ᱡᱮᱱᱮ ᱵᱟᱨ ᱡᱮᱨᱮᱨᱚ ᱥᱤᱵᱟᱫᱟ ᱭᱟ ᱛᱚᱡᱤ ᱨᱤᱜᱞᱟ ᱪᱩ ᱡᱟᱨᱟᱵᱩ ᱚᱛᱚᱱ ᱡᱤᱱᱡᱤ ᱛᱚ ᱥᱚᱱᱟᱢᱟᱥ ᱫᱚᱵᱨ ᱪᱚᱣᱟᱨᱟ ᱡᱤᱨᱤᱜᱞᱟ ᱛᱚᱱ ᱭᱚᱫᱚ ᱴᱚᱵᱮ ᱛᱮᱱ ᱡᱤᱱᱡᱤ ᱢᱮᱫᱮ ᱵᱤᱨ ᱱᱟᱵᱨᱟ ᱛᱮᱭᱟ ᱫᱟᱛᱟᱨᱱᱟ ᱫᱟᱜᱟᱨ ᱱᱟᱢ ᱡᱚᱨᱚ ᱡᱟᱣᱚ ᱥᱮᱵᱟᱫ ᱦᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱜᱤ ᱟᱯᱪᱮ ᱱᱮᱜᱤ ᱞᱟᱢ ᱱᱟᱢ ᱱᱟᱢ ᱡᱚᱨᱚ ᱵᱮ ᱞᱮᱨ ᱱᱟᱢ ᱡᱚᱨᱚ ᱡᱤ ᱡᱟᱣᱚ ᱥᱮᱵᱟᱨᱛᱮ ᱛᱮᱫᱟᱨᱚ ᱫᱚᱜᱟ ᱵᱮ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱡᱤ ᱛᱮᱜᱟ ᱛᱟᱢᱟᱨ ᱡᱤᱱᱮ ᱢᱟᱨᱜᱤ ᱟᱯᱪᱮ ᱞᱮᱜᱤ ᱞᱟᱢ ᱱᱟᱢ ᱡᱤᱫᱮ ᱫᱚᱨ ᱡᱟ ᱢᱟᱥᱤ ᱵᱟᱫᱟ ᱜᱤᱵᱟ ᱢᱟᱥᱤ ᱵᱟᱫᱟ ᱵᱟᱨᱣᱟ ᱢᱟᱥᱤ ᱵᱟᱫᱟ ᱫᱚᱫᱚ ᱛᱮᱨᱟ ᱢᱟᱥᱤ ᱵᱮ ᱱᱟᱵᱟᱨ ᱱᱟᱢ ᱛᱚ ᱫᱚᱨᱟ ᱥᱚᱵᱟ ᱱᱟᱢ ᱥᱟᱵᱨ ᱪᱤᱛᱚ ᱫᱮᱛᱮᱨ ᱱᱟᱵᱚ ᱛᱮᱨ ᱱᱟᱢ ᱱᱟᱭ ᱥᱟᱯᱚ ᱛᱮᱨ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱟᱡᱤ ᱡᱤ Danım çöre bir zavr şağa var Sonba mayınım Dırı çır tırın dırnım Kıkı çi gaşı ki Sambar çoğunu çit Hiv çöre çöbür şağa Kuhun tırı çipir ki Vınamı ki Yöbür şağa kayın Batif çana çıka bir Cici gel vatam çıtı Leye tutun Allah sıkba namı Zavr sonba din Dinti koca nam çöbe namı ki Yine sam çaktın ki Tobu diyev çana şibatan Giba şibatan Yarabdın baru şibatan Yedutur şibit tükürnüm Tükürnüm bir cırvatan Çer namına lasık buldu ve bağır. Namadan yesin cırnalan çevar tiri ver. İde bağ lasık bandan ne yetçi dilinden cevatan ya riba namından yemi toptan cevatan ya soğur namdan metik kırdı kuburan cevatan ya tubanı yapamını cevatan ya kanı. Pırda ki kırın cevatan. Çağını sellik karan cevatan. Kışıvanı alaştırın cevatan. Kuvanı kabırdığın cevatan. Kuvanı jimnimentin cevatan. Harbi namını kırkımcı kesirdin cevatan. Yetirtin aldı göbürtü tamamını. Dıbır avcına yolsa toruşuru. Cevap şibadan ya cibap şibadan

Yalila toba chimbo dibri chimendir Shema la soba bata Kipena vjinda namin lila Shiba nam choko yutu Hira dur namra shidu Yib shira dija sobi soba Namin noye nam chuba namin Jirina no zanil hada Nika mabru bab Nagbi mo ban kibi Mo bengar jiri tayar damba ngebera chabara rangi tonda ya janji ya tona nyambar jida le khobe ya ton le shanja loko tona kumba po yon su topa me shibu tiw de jie ri chi ne po nama jie zawara chona de jie soba nafsa manjiru duk bir sem da ya nama te nama jie tila soko ba duk bir zi nama da ya tisanga wo te nam chavar shibata jiba shibata ya baru shibata ya dur tara shi ya ya kara tama na jitya duk bir rafjana yon su nduru bera manjir shan duk bir rafjana yon su matur bir shere taqa bir rafjana shere santan jie toba samang hindi ради дилбер жена робер мени ке вард риги вагм риги ома гамер гамер гамер гамер гамер гамер гамер гамер яр орти ли табо ба дуржи тгбалар гавадила дуржи логон улама тамбали табо ба гамер гиги ни бада дам битгла собада евдтнгал ла сова ба завада шиг бенги ба жембер мефшати мадак битгла соба себен жевренде жамадак битам тупши бенжиктен бе мабренжеру энге сабби квада энжиктен бе мабали гаварен доренжерде хизба мба намади اسم جن کے سباؤں سباؤں شر سنیا تغری جو بی خوران دیبالی تے جبۃ النبی فضانم مال سرات ایمکی مال فشر سم بجبر چن دے سچ داراف کا بر تلشلی باگو اور دنا رجہ فون دچھرے سم جن دے سامبے وانگی ہمال نملا برج لونڈنگ ای باجمبرہ جادے چدرن تبو بار نہ کر سب بین چوادین جتن بی مبر مجر رو در کرادین ᱛᱟᱢᱟᱛᱟᱱᱟ ᱡᱤᱭᱟᱱᱟᱢ ᱫᱟᱴᱟᱵᱮᱱᱛᱟ ᱟᱢᱪᱮᱫᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱛᱟᱱᱟ ᱡᱤᱭᱟᱱᱟᱢ ᱫᱟᱴᱟᱵᱮᱱᱛᱟ ᱟᱢᱪᱮᱫᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱛᱟᱱᱟ ᱡᱤᱭᱟᱱᱟᱢ ᱫᱟᱴᱟᱵᱮᱱᱛᱟ ᱟᱢᱪᱮᱫᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱛᱟᱱᱟ ᱡᱤᱭᱟᱱᱟᱢ ᱫᱟᱴᱟᱵᱮᱱᱛᱟ ᱟᱢᱪᱮᱫᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱛᱟᱱᱟ ᱡᱤᱭᱟᱱᱟᱢ ᱫᱟᱴᱟᱵᱮᱱᱛᱟ ᱟᱢᱪᱮᱫᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱛᱟᱱᱟ ᱡᱤᱭᱟᱱᱟᱢ ᱫᱟᱴᱟᱵᱮᱱᱛᱟ ᱟᱢᱪᱮᱫᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱛᱟᱱᱟ ᱡᱤᱭᱟᱱᱟᱢ ᱫᱟᱴᱟᱵᱮᱱᱛᱟ ᱟᱢᱪᱮᱫᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱛᱟᱱᱟ ᱡᱤᱭᱟᱱᱟᱢ ᱫᱟᱴᱟᱵᱮᱱᱛᱟ ᱟᱢᱪᱮᱫᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱛᱟᱱᱟ ᱡᱤᱭᱟᱱᱟᱢ ᱫᱟᱴᱟᱵᱮᱱᱛᱟ ᱟᱢᱪᱮᱫᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱛᱟᱱᱟ ᱡᱤᱭᱟᱱᱟᱢ ᱫᱟᱴᱟᱵᱮᱱᱛᱟ ᱟᱢᱪᱮᱫᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱛᱟᱱᱟ ᱡᱤᱭᱟᱱᱟᱢ ᱫᱟᱴᱟᱵᱮᱱᱛᱟ ᱟᱢᱪᱮᱫᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱛᱟᱱᱟ ᱡᱤᱭᱟᱱᱟᱢ ᱫᱟᱴᱟᱵᱮᱱᱛᱟ ᱟᱢᱪᱮᱫᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱛᱟᱱᱟ ᱡᱤᱭᱟᱱᱟᱢ ᱫᱟᱴᱟᱵᱮᱱᱛᱟ ᱟᱢᱪᱮᱫᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱛᱟᱱᱟ ᱡᱤᱭᱟᱱᱟᱢ ᱫᱟᱴᱟᱵᱮᱱᱛᱟ ᱟᱢᱪᱮᱫᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱛᱟᱱᱟ ᱡᱤᱭᱟᱱᱟᱢ ᱫᱟᱴᱟᱵᱮᱱᱛᱟ ᱟᱢᱪᱮᱫᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱛᱟᱱᱟ ᱡᱤᱭᱟᱱᱟᱢ ᱫᱟᱴᱟᱵᱮᱱᱛᱟ ᱟᱢᱪᱮᱫᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱛᱟᱱᱟ ᱡᱤᱭᱟᱱᱟᱢ ᱫᱟᱴᱟᱵᱮᱱᱛᱟ ᱟᱢᱪᱮᱫᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱛᱟᱱᱟ ये कोना नि दे ओस तबाला तिने बे फि नो बा फि दे मे बे फरत आ जे तन जला पंबा

shabata ya tabra shama yin pichikin tanim pi manjiriru zabara shabata ya tabra shama yin bani tuba tanya kaba tanam Bomba mi bat, en gombra ki bandi ma shi bat, ti nam bera ta bir gob je, nam bera ta pa na ma in. Ye jera le ta bo be, ye ti ta ni ta di ta ro sha ta ye ta ro sha ma in ba da ri da ri ka ma in ba lang gombra. Jo ba ye sha ti ye la la na, to ba jan ji ko yala la la na yata zer nam changge to wa de bo yala la la na mari ge se de yala la la na ri ge jena na ma ji se ri ge jena ma ya na be de bo la la na ji la ma za wa ra sha wa ko la la na si si be ji la ka ma de la la na ta be ka ne sha ko la na ma hi ka la la na ri ka te de za ya yer da ni de ji er da ri ma ba na ma ji sha wa ko la la na bo na ne ne ti to la la na rig ji ju ba go yo la la na tam ju de rig ji ge ju ba go yo la la na ta ge ver ji ba na ma wi chom ren ji ro yo la la na na bi ta mo wa mo le no yo la la na sha bo da yan ri go yo la rig da rig ma yo na ba na ma ban ta ngum bre ro go yallala na ta ji mor na ma to me ta ni fi de to ye ta re na ja re be ye re ta me ye ta ni ji ye za ro cha wa ta ye za ro cha ma yin ba da ri da ri ma yin ba ra ngu bro bro bro cha gu ye jin de ri ji la ᱛᱟᱠᱚ ᱮᱡᱤᱱ ᱫᱚᱭ ᱠᱟᱡᱟᱱᱟ ᱱᱟᱢᱟᱡᱟᱱᱟ ᱱᱟᱢᱡᱤ ᱞᱟᱨᱛᱤ ᱪᱮᱫᱮ ᱵᱟᱨᱟ ᱡᱟᱢᱟ ᱤᱢᱵᱟᱫᱟ ᱵᱤᱭᱮ ᱵᱟᱨᱟ ᱡᱟᱢᱟ ᱤᱢᱵᱟᱜᱚ ᱫᱟᱨᱟᱱ ᱡᱤᱛᱤᱢ ᱵᱮᱡᱟ ᱤᱫᱟ ᱪᱮᱵᱨ ᱠᱚᱱᱛᱤ ᱮᱠᱤᱱ ᱠᱟᱯᱪᱟᱨᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱨᱤᱞᱟ ᱧᱮᱨᱤᱱ ᱥᱮᱵᱮ ᱡᱟᱨᱟᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱨᱤᱜᱞᱟ ᱯᱟᱢᱵᱨ ᱥᱮᱫ ᱵᱮ ᱡᱟᱨᱛᱤ ᱮᱱᱫᱟᱨ ᱛᱟᱝᱜᱮ ᱞᱟᱜᱟ ᱤᱢᱵᱟᱫᱤ ᱮᱛᱤᱢ ᱵᱟᱱᱟ ᱯᱟᱢᱵᱨ ᱥᱮᱫ ᱫᱚ ᱢᱟᱯᱛᱤᱢ ᱵᱟᱱᱟ ᱧᱮᱨᱤᱱ ᱥᱮᱵᱟ ᱪᱩᱢᱵᱚ ᱥᱮᱫ ᱫᱚ ᱫᱮᱡᱨᱟᱞᱮ ᱛᱟᱵᱚ ᱵᱟᱦᱤᱱ ᱜᱟᱛᱟ ᱭᱟᱥᱚᱱ ᱛᱩᱵᱟᱞᱟ ᱟᱝᱜᱚᱢ ᱵᱨᱠᱟᱵᱤ ᱡᱟᱣᱟ ᱢᱟᱭᱮᱢ ᱵᱟᱫᱟ ᱛᱚᱨᱚ ᱡᱟᱣᱟ ᱫᱟᱭᱟ taala soga baasam ji ani sami da be yi ki ji ana dur khobanda da te to nin jibre ta te ji kin jene mali da ne yi mali ja dan da za bo lo di za ya za yi ne bo do a tan sa ji kin ji chwa ji sa ji tuen ko lo cha ne bo ka ji ra jun cha ਨੇ ਮਨਮ ਤਾਇ ਰੋਚ ਦੋਗ ਬੇ ਯਜ਼ ਗਰ ਜਨ ਨਮ ਕਲਾ ਜਰੋ ਤੇ ਜ਼ਗ ਦਬ ਜਮ ਨਾਮਲਾ ਚੇਰ ਕੀ ਹੋ ਬੇ ਚਾਇ ਤਸਮ ਤਾਦ ਤੋ ਬੇ ਸਦ ਬਰ ਅੱਲਾਹ ਵਰ ਨਮ ਜੀ ਨਾ ਲੰਗ ਸਬਰ ਦੇ ਮੀ ਚਾ ਕੀ ਨਮ ਜੀ ਮੀ ਸਬਰ ਚੇ ਅੰਗੋ ᱛᱚᱵᱮ ᱜᱩᱢᱵᱩᱨ ᱛᱚᱵᱡᱤᱱᱟᱢ ᱡᱤᱨᱵᱟᱭ ᱛᱟᱢᱟᱨᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱨᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱨᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱨᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟᱨᱟᱱ ᱥᱩᱠᱚ ᱥᱮᱱᱛᱚ ᱫᱟᱱᱟᱭᱟ ᱞᱮᱜᱤ ᱪᱷᱟᱜᱟᱡᱟ ᱟᱵᱡᱚᱱᱮ ᱪᱮᱠᱤ ᱢᱚᱴ ᱵᱟᱱᱫᱟᱱ ᱢᱚᱵᱟᱱᱟ ᱢᱮᱛᱤᱭᱟᱱ ᱨᱟᱵᱟᱨᱛᱤ ᱮᱱᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮᱵᱤ ᱛᱚᱵᱟ ᱥᱟᱢᱟᱨ ᱪᱤᱣᱟᱵ ᱫᱟᱱ ᱛᱚᱵᱟ ᱥᱟᱢᱟᱨ ᱟᱴᱞᱟᱥ ᱯᱚᱨᱛᱚ ᱥᱟᱢᱟᱨ ᱜᱮᱨᱟ ᱫᱤᱭᱟ ᱛᱚᱵᱟ ᱥᱟᱢᱟᱨ ᱥᱟᱛᱟ ᱡᱮ ᱛᱚᱵᱟ ᱥᱟᱢᱟᱨ ᱛᱤᱠᱩᱨ ᱡᱤᱱ ᱠᱚᱞᱚᱨ ᱫᱚ ᱵᱮᱨᱛᱚᱵᱟ ᱡᱤᱭᱮ ᱢᱟᱱᱟᱨᱮ ᱡᱮᱨᱟ ᱫᱤᱭᱟ ᱛᱚᱵᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱞᱮ ᱱᱟᱵᱨᱟ ᱛᱚᱵᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱞᱮ ᱢᱟᱯᱪᱩᱱ ᱫᱮ ᱚᱡᱮ dorje ve aje chingro chene bu to bale to da chimbo ntana ba so ba da de to da chimbo da to ne yere ba chimbo le java to bo jera ta chiba al mo le ge ja to ti chi ᱛᱮᱵᱟᱱᱟ ᱭᱚᱪᱤᱢ ᱡᱚᱨᱛᱤ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱡᱤᱭᱮᱥᱟᱝ ᱚᱥᱟᱛᱤ ᱫᱚᱠᱟᱫ ᱛᱚᱣᱟᱱᱟ ᱢᱟᱡᱤᱭᱟᱱᱤ ᱫᱮ ᱫᱮᱵᱚᱜᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱤᱭᱚᱜᱱᱤ ᱛᱟᱞᱤ ᱛᱟᱜᱟᱫᱟ ᱥᱮᱵᱟᱫᱟ ᱠᱚᱣᱟᱱᱟ ᱢᱟᱢ ᱡᱚᱣᱟᱛᱤ ᱪᱤᱢ ᱡᱚᱣᱟ ᱢᱟᱭᱱᱚ ᱫᱚᱨᱤᱱ ᱠᱚᱨᱟ ᱯᱟᱨᱱᱟᱢ ᱠᱤ ᱪᱟᱵᱟᱫᱟ ᱪᱟᱵᱩ ᱡᱤᱭᱮᱥᱟᱱᱟ ᱛᱮ ᱡᱚᱥᱵᱟᱱᱟ ᱢᱟᱡᱤ ᱢᱟᱭᱱᱚ ᱫᱮ ᱥᱮᱨᱚ ᱪᱤᱢ ᱡᱚᱣᱟᱱᱟ ᱪᱤᱡᱤᱢᱤᱭᱟ ᱡᱟᱨᱟᱢ ᱡᱮᱱᱟ ᱪᱟᱱᱟ ᱱᱟᱛᱚ ᱠᱚᱭᱢ ᱛᱟᱵᱟᱨᱫᱟᱱᱟ ᱫᱮ ᱛᱤᱡᱤ ᱠᱚᱨᱚᱞᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱛᱟᱵᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱤᱛᱟ ᱫᱮᱵᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱤᱛᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱜᱚᱱᱫᱟᱨ ᱪᱤᱜᱵᱟᱱ ᱛᱤᱵᱮᱛᱤ ᱫᱟᱢ ᱯᱷᱚᱣᱟᱱᱟ ᱜᱚᱜᱚ ᱯᱚᱛᱤ ᱫᱮ ᱛᱚᱨᱛᱮ ᱵᱟᱵᱚᱫᱟ ᱠᱟᱵᱫᱟᱨ ᱡᱤᱢᱪᱤ ᱫᱤᱵᱟ ᱢᱮᱵᱟ ᱱᱟᱭᱚ ᱫᱚ ᱡᱤᱱᱮ qe chimbolan chibago qimbo lan qe bago qa la la qe qe waxan qe waxaq qe waxaq la ma tambe ma nge qe dyee ta mera nye dhanam tam mo ra qe qe dya qe nam po ta qe be qe tam qe dya dya baran qe sim qe na ma tsamar na ma tam qe qe qe qe qe qe tam baxaq qe to ba nye dya lan qe qe be qe waxaq qe dya bera qe bando be бе нам бе завр ша та ер завр ша май бала сук бак чаг чер те ер диге бе бло чен ер хамин ки завр ша ла ма там ба май ен бе чи ни вера та на ба нам чи Тэгэнэ дэрэджэ джэра бооно میرا برشی بنجررم چتیل ترایمای نوندر کراتی اتی باچن بو بارنورشی با تامچن جب تام بالا چون روا تان چمو ندروشید با نرمی بیرا ورن دوآ ما تا گپ سند تا ما وجی اس می نمرت قوی ناتی تی ترنمن نل جو رو بی شوا چی شل مفسیدن درر نمر تا پشم دیانم جو رپانای میل ربتنج گتی میت برمجر ده تغلاس غبي انا بر جبر من جرو شرقي تون شاب ما ده يا رب ده جيت يا غلان كي جنجي كير ورا تلاس بن تون جار نما زور شيت تون جار نما جنا ده يا زور شوا ده ين بشيت تيرا تا نما با تمانا تي لي تامبو بي في بار ما ينو ورا ده نتي جنا تو بنا ما جي نم بر جابا با تو خون تي سن تامبو كي بي نم جر با ده جنيف شي

sabana jera de jimba da ya sarım da ya zaba da ya donji da ya samota na da ya kerim da ya tap da ya malam da to da ige ji bara da jimba go de dara nam da da ya jiba sabana jera ro ar tum da nan de ji ya na ya tu jo da be ji ji me ya ka da na bar tab to da le ji ji tab sam ba da ya jiba ta ke ya sam ba da de ya bara ji to ba de ya bara jimba jera ne ya bara ji to ba de ya bara lang lang gashige ki wa ba mara shi ge la beren ben tamo to jochim bo salara do shi lo shi kamalo ni zulo chani kim tarat ber nge gade ba ta ya jin chaga ta ya tonda je tobdi jorda na de her kada de din de wa da kim tarat da chalan ge do da jam chulo jam la to ba ki o me pe ne na ma zera ta san ton ji la ta kan do sa ba to bo ham ma zam da ye sha war ba ton ji ma ber jiran na zam ta le de bo ya la la ge jam ta de ba ta ye jin do ta ya to na ta ta ta ya jin ge ge ko lo la so ba

മൈൻ ടേ കളമായി നവനവരക്ക് ബി കളമായി ne kamla mai ti kamla mai ne na brki be kamla mai ti kamla mai ro kamla mai ti na brki be kamla mai li ji kamla mai ro ji kamla mai li ji na brki be kamla mai yiddi kamla mai ji ji kamla mai no yiddi na brki be kamla ne bir mevsha go shi barti der der agar bi e barad shi barad yo shi bay ki na ber sam ba me bana ya tabra to bosa ji ni de to bala de dum de ji fon so sam ba na mai ti ken mentu birni bu ordam la chiqbada perun jirti edag keyin qurbago kenge ti samba mi barab den jibati tene do birni bu ordam la chiqaba mede chay men do birni bu ordam la chiqbada pera mede ti ti tere chiqbada ya chiqbul mi to edag mi bevseren qora mi ba nete to qora mi bevseren ya tobru tobu saji ni den jiru yevsera ta den jidu de bara samba mi ba

замачерде кингап жере келипти баратып шимбе тенгендин елегеле тенгендин нама чумна деген соти келар үчүн дума шишаве тенгендин тоочи соондере келади ер үчүн дума самба гамаратып навла мебани иннати тер үчүн дума шишаве Zan nama jaya me beraman jere tere rikpe Tanyit kifshirda imbur tomba nyit ma nama jaya tigrinda nakatite Abjana yikira rikpa ᱛᱮᱭᱟ ᱪᱮᱛᱨ ᱪᱮᱛᱟᱢ ᱪᱮᱛᱟᱨ ᱟᱵᱡᱮ ᱢᱮᱵᱨᱮ ᱛᱮᱡᱟ ᱥᱚᱜᱟ ᱵᱮᱭᱟ ᱠᱚᱱᱠᱤᱱᱟ ᱟᱱᱫᱟᱞᱟᱵ ᱡᱚᱵᱨ ᱥᱟᱨᱛᱤ ᱫᱨᱮ ᱛᱮᱡᱟ ᱥᱚᱜᱟ ᱵᱮᱭᱟ ᱠᱤᱱᱮ ᱪᱮᱛᱟᱢ ᱪᱮᱛᱟᱨ ᱟᱵᱡᱮ ᱱᱮᱢᱮ ᱵᱟᱱᱤ ᱫᱚ ᱛᱚᱵᱨ ᱥᱤᱵᱟ ᱥᱤᱯ ᱡᱟᱣᱟᱨᱛᱤ ᱚᱱᱤ ᱵᱚᱛᱟᱢ ᱪᱮ ᱢᱮᱵᱤᱢ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱮ ᱠᱟᱱᱫᱚ ᱧᱮᱞᱮ ᱞᱚᱵᱚ ᱥᱮᱱ ᱢᱟᱭᱮ ᱱᱮ ᱱᱚᱣᱟ

تبانیکبار صغبت انت فرادت آتی نگندیش لبنه نگن نان دیترسون دی دسران تا جبا توبلین دی باب تبا میبا خمت با من مدخسد من چم کنرو جبا او خشه سخمت سونتل درمت دی طول تمامت جبا ما فابارکه میبا کنت سباسبل تو کیکری تبا پو شیبات کیو جننت ngawale kya tsiga tsep chapa gop che sarke be phoban da dati gyaru ke yo gurji yerta yerjin nam ba tan ba osan go ni tenim tak e chen ko ri ba go doji jan ji tuje doji simje sala ne ye temin nor jin tosha kain tin di ki go shi bar ti ti chara de jo ki na go me jara ba go de de je ki ra ba yen na go na ti ti bo bo da ka da jin me ba le ba so ba bo me ba le

rari gur son son samban jero deva kere Dene şibada hem bu tıkı diyeyim ki benim yine mayınla o deyip şerif şibaşı yaksın abba hep şerif sınır men gerru. Yine deyip şerif noşu yaksın abba şerif dini kirib yiki soğuk cümle deyip son deyip şerif artık bayanın bağırına mınla hep şibaya deyip şerif no. Şibi deyip cümle deyip sın baksan deyip şibaşı şerif men gerru şibin aradın. Şibi loşuna uğa bu gınili hep şerif oyen gerip deyip alayın gımır çıpımım gerip hep deyip açın bu yikili yine bana deyip şerif mayın böyle abdı dön şubago. Deyip şerif şat cisimin koyup deyip anayakıdın sabu deyip açın bu yikili şerif men gerru ki yike jip toba le tsa tsa ba Tambi ya khan ba arna ba kanta tna ba mida tutup shifu tiklin chan cha me chalin de ba te ye sam tupse vese mon chan cha ba ta jiji jarwa le ki nga ba le ki Se se tsa ba av jani ka sta tuk bi ya khan ba nta tap ti ye Eta ra sim na ya nam shi tsa ba sam la arne be tsa kha tsa kha dun Nam ji ye e tikli باگو ایو رجبانه فندرمن گرر او در گرا دی تیگلیان درو خمدا کیری بیگی تی نی دب جابینانا تی دب چونند ایو تیگ شج تیلین چا ورمه جشاکا تیم شلا جبر گواین هیتیر گبا تاین چوغر ار گاتا جبر گواتا حنجی گی با سوطناب جاب یتی مو جبر مجروتی فر دد صبای کینا ما بو می جرانیک باگو دیو جلاند بی شات جی بی تی سم یگنده تامبا گو чеватан чала тугаба ката калисам арула ё те садини тим дивертерум шибр манджеро катти жба кереви ки хумр манджер чана тумдан де тигили чавая на вана тити я дижин но че хобак жере кереп кереви ки чешин жоа варан жере шиендерин кашик наврен жере ти ти жере жабра чаван дара дочи табала анди тиндан чиктен ленди бу димба ала тин тумдан де ки хере бердан ба хумара то хот ели ки чудада хереп ки чудада ефида чиммо шибарти дада иге дифшага дие диван юу тани да чанда шуда чене мо диван мо юу тани да чанда жеру дере кара дие хереп дие ке не хереп ике дием пом тани да чана хереп ди диле дибем дэвэ та ди хереп да иге ина ити я тава дие диле дибем дэвэ не хереп дие тава иге дин ге дифшага чен бурге дип ди тондо го ти тирна пан ти дивани дифшер ике я

جبا دای جی جیر ولیدا توب توب جیلی گن نیب جیراشیک ماطری توب تاقیف شغا جا جنبو مانی دکسبا سیندرنقطایم جی جی شغا جا اندا تاقبا یگیف شقدارشارت یا تقطب شاتب جی دت جیراش تقطب جی دمان چوکو یف دک با میتن بر جیرا میجان کو نیمنن تو مجه ددن ام جرا تاقیف رشت زوغان یا یگیق ضاب جی دت لا دپ تمام تو جا جی جی گلی چزری با گمبر زای شاد جی میج ژم تام ᱛᱟᱞᱟᱥᱟᱢ ᱵᱚ ᱱᱟᱨᱚᱥᱤ ᱫᱮ ᱪᱟ ᱛᱟᱢᱤ ᱠᱷᱞᱚᱜ ᱫᱟᱭᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱚ ᱫᱮ ᱥᱟᱨᱟ ᱛᱟᱢᱟᱢ ᱛᱚᱨᱚᱥᱤ ᱛᱮᱫᱟ ᱞᱤᱞᱟ ᱵᱤᱭᱟᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱭᱟᱨᱫᱟ ᱱᱟᱢᱨᱟ ᱛᱨᱟᱵᱟᱥ ᱱᱟᱣᱟ ᱛᱟᱢᱟᱱ ᱫᱮ

yinche chaga ja chimbo ta yin pyo men jirwa ti ta na wo na kwa po ni ji nyum ban ji ga be de wa chen bo gum ba wa da nen de ji so ba de gum ban di ji wa de ni la sa ji ni ta ta tu jin de ba ye ta ya so 남네 토라티 진전에 남지 옛년에 제가 소소티 제 가식 통합시대 데네 남에 데런 데 진전 남에 지야라 녀라네 데바 가식 통합시대 데네 자라 남에 돈은 데 이네 자반 저 남지 제바 거리 제레 시바티 인더는 보에 저바케 키 진전에 남네 녀바티 저레 제바티 님 포함이 데범 저거도 만지레 벌 제비 저 남지 토른 제로 진전에 남네 와다 토마라 저바 가식 통합시대 저바 남지 에테른 다도 남지 바티네 namaji namaji tonu dadi gyote na de de sapanam ji nam chin za banal hada lama yenda madan har namaji shava kago ene nam jore be ya tat de ti sim te ni de ma boro shi de ar ma chi ta vin chukam de ro de ton da ma bo ni yom baran ji ga be de la gom bara fon ti cha chi be ji Мен пове и вага чага сон гера дия ngar чада мев жана но абжан ди ди ди гера бо ду ди леле ле ту ду чаба ни дя не косап ди бе хоба ми ngar чи да ни ди енде ме да нам бара тарна на ма я ngar чен че ва ми те мап чана на сире фи ди ми ди я те да тарна на бо ор нам ла ло чи ди ми ба ни ди ди жен ми де жоро ва тар на тук да нам жоро ар на ма та га гей сен

Yükselen kırıçı dayacak cisimi. Taktiğin tığına yaptı kabar evşa mayini değil mobana mediyene bir çıbır şevr meniso. Diyifşer evşan çıbı diyesim tam böyle çıbı tondili diyifşer diyifşer ve layel hiyek mi kibar adı son ban. Ner kırıçı abdü kibarda. Kurvala sıkı bar tavirti fikili pammerer adı şükür şan çıbı cisimi zavan etice şubi son ban mayino. Çımır dene dedi ciddi dira bu legin gavar etice çıbadın çıbı sağsımın bir. Diyifşer diyala sıkı bar dıbak sobandı tatı yervel hancı divan dene bir utun hat тапор егие жудат бир жадини нима озганы ида додар кава тудрянлык тамжыр дубарти олок уйук бердим тенем помеде дивар кибер симан тани да ялгылап дуга дуджи нама кияра дух нарав жеде май тусмыгни личе гевяны тенем гирши бада ларя лиге тенидели сирзе жабаб жа тусм бе фоба сим ки нават тем тиеран ке йидлар киба мелон ке нозин тавани де кафин тадык жарвети дансаджи нам жиптен банамжур габи тажарти еги мечи рад

ona ti jo sobie pombo ka da kiti mena wan bo ni ti jo da tra na ye ki ra ri ke di po mi ba ni ti feru ci jo ba ma yin na me che bi ran ke sim wala ran ke sim ke se che ka bara mi bre che da me di wa chi ne bu ye ki ja lo che da be li mi be fere ro de ni na shin che lo ᱡᱚᱵᱨᱟ ᱡᱚᱵᱨᱟ ᱡᱚᱣᱟᱱᱫᱟᱨᱟ ᱢᱚᱵᱟᱱᱟᱝ ᱡᱚᱵᱨᱟ ᱡᱚᱵᱟᱠᱟ ᱮᱢᱵᱟᱨᱫᱟᱨᱟ ᱴᱟᱨᱟᱢ ᱪᱚᱵᱩᱫᱟ ᱜᱟᱱᱭᱮ ᱫᱮ ᱛᱚᱜᱟ ᱵᱟᱭᱥᱮ ᱢᱮ ᱛᱟᱢᱟ ᱡᱤᱭᱮ ᱠᱮᱨᱵᱤ ᱭᱮᱠᱤ ᱜᱨᱟᱨ ᱜᱟᱵᱨᱟ ᱢᱮᱱᱡᱨᱟ ᱵᱟ ᱛᱮᱱ ᱢᱟᱭᱱ ᱫᱮ Dungur diye turar abdan çıkırtı yetundan beri Hem beri fedin aliyin de nyelan yevrin sevap kama yo bam ayın no ondur ırdırı Çarabı çıkabı dağın yedə giyelin Menim diyan erkevi nar abdı Lan diyan ekakken ki yesemiler Dungur abdan çıkbandı lan yevrin sevap kama gaya yo bam ayın no Dene çıkırtını tam çıdı duyar

Medina koru bakçı galin de kenya galin de bir bakçı galin sonra adam çöre bir erik bakında zan bu mencir bir deva açın bu ayekin mo bana mı diye number et haberi ne bar taçın kirti mi tık bardık bu lojun çok orlan gedi konan yedeler gavarna mendirim elim diye ne kimin adı çarpı bu diye Nani da nabar çabar şahti indere karati yakı kumşu atayam şikbata kame bir semilar melim ki yanı kimina. Yetin çıba abdela be yan ilk be soyuq bugün çoğa dayan bir tatlı da seyke ya bara da yesim Rabda yed na açı dara çıngere ta yan şinci tonti rabda Ne veren gere sen yan şinci tonti dira şinci gere ti Onda me da yedik bala na bırak çöbülüp na bırak çöne niye bere ma gere to diye Şere çatın diye diye vardın ya simcinden de miyin chirajiga chesanji phonyanavna govar jati govati yasanji phonyate namji tene li minjik tene dayan dorafshito toravara jirvana simji vashukha jirvankil hariya shave li tila ugun chonga dayan rabde sabashara ninje dera shinje jaru tamjur shito evshara le meda cha abgam jwa da yin jibat da me bir toma me besim je bak chakalo bar bana yada yada ti be wan gijero de yesim janam abjana na yama yin no garde yin koro bak chaganda ramjana

rana sambe ma tqdi yir kdi intba ta qin jara chata ta jara ta naq samet daqan ka torat da tngro ba ta chigro ngon ko an der jemme me yta qon toli me yta taqda da yajibat haryali gi tngi de li eto jabar ki josta da me nam chigwa choba nam jara qwa bort arnalim jara ma tob rab do yo gi ka de ka ro jiban na ya qod me yench tin ta ran ورچق دی وان گرارک باخیر وی کی دن جرور ᱡᱟᱣᱟᱠᱟᱭ ᱤᱢᱵᱟᱱᱫᱚᱱ ᱭᱮᱫᱨᱟ ᱛᱟᱢᱟᱢᱟᱭᱮᱱᱟ ᱫᱮ ᱛᱮᱝᱜᱮ ᱡᱟᱨᱟᱜᱛᱩᱜᱟ ᱢᱮ ᱵᱮᱴ ᱵᱟᱞᱟᱱ ᱛᱚᱵᱚ ᱡᱟᱨᱟᱨᱚ ᱚᱱᱫᱟᱨᱟ ᱠᱟᱛᱤ ᱫᱨᱟ ᱛᱟᱨ ᱡᱚᱵ ᱡᱮ ᱞᱤᱢᱮ ᱵᱮᱨᱟᱢ ᱵᱚᱨᱟ ᱢᱟᱡᱟᱨᱥᱟ ᱵᱚᱣᱟ ᱢᱮ ᱵᱤᱨ ᱠᱚᱨᱚ ᱵᱟᱨᱟ ᱠᱚᱨᱟ ᱢᱮ ᱵᱮᱨ ᱫᱮᱣᱟ ᱪᱤᱢᱵᱚᱞᱟ ᱱᱤ ᱨᱚᱢᱤᱠ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱢᱟᱡᱟᱨᱟ ᱱᱟ ᱵᱮᱨᱮ ᱱᱟᱢᱟᱱ ᱵᱚᱣᱟ ᱢᱮ ᱵᱤᱨ ᱥᱟᱡᱤ ᱧᱤᱛ ᱡᱮ Dere tarıp tığa beye dağın yıda geyeli mede beye şeraldı gəmi ve tıga dena ki kavli zor tıbala ne yiki nambere ibrem nyam jeremi de tıga bera yanen jere var ti tirtim joğalag ne yeşiva nafsım mete beran ne baran kililer bir şaşı balil dolane şeba tın roda mili kala rotuk zavata ya toa yo barti lindan rotuk zavata ya toa jan dela kamji tıga se şeba bada hep bada ne tıga da ikada ribada kada kave kamdan mı jin dibana ya kent ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱱᱟᱢᱟ ᱴᱤᱜᱟ ᱡᱟᱭᱟ ᱭᱚᱵᱮ ᱪᱮᱨᱟ ᱨᱚ ᱴᱤᱜᱟ ᱛᱮ ᱠᱟᱣᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱪᱤᱨᱣᱟᱫᱟ ᱭᱮᱞᱟᱱ ᱥᱟ ᱛᱮ ᱠᱟᱣᱟᱫᱟ ᱭᱟᱢ ᱜᱟᱨᱣᱟᱫᱟ ᱠᱚᱣᱟᱱᱟᱢ ᱦᱮᱞᱟ ᱥᱚᱜᱚᱵᱮ ᱠᱟᱢ ᱡᱤ ᱨᱟᱵᱡᱤᱱ ᱫᱚᱱ ᱡᱚᱨᱚ ᱥᱮ ᱵᱟᱞ ᱠᱚᱵᱟ ᱜᱚ ᱨᱚ ᱴᱤᱜᱟ ᱱᱟᱢᱟ ᱡᱟᱢ ᱡᱚᱱ ᱟᱞᱮᱛᱤ ᱦᱮᱵᱟᱞᱟᱢ ᱡᱚᱱ ᱣᱟᱱᱮ ᱥᱟᱫᱟ ᱪᱚᱫᱟ ᱢᱮ ᱛᱟᱞᱚ ᱛᱮ ᱱᱟᱢ ᱠᱮ ᱠᱟᱢᱟᱱ ᱛᱮ ᱛᱟᱣᱟᱞ ᱥᱮᱨᱣᱟᱫᱟ ᱴᱚᱣᱟᱫᱟ ᱭᱚᱣᱟᱫᱟ ᱫᱚᱨᱮ ᱴᱷᱟᱨ ᱡᱤ game de la le na mai na no am jong to gaden na ku kam le so shi ba na na ku kam to ba chi lim jong to son jeb de sa wa le nyak jan er ta re sa wa na ma ni me ba le nyak ra ma ji ra sha sa wa na ne ba le me ji ra ti jin de am jin ne on se fa ba le ma ya na sha bi یگی نمبر اپ لبا گورن گتم جس نوالا روم نم با نا یسید کلا با تی کی با تان کی فیک جو نا ما نون دین نن جرمی تر تو با تی ام چتو من جرا با گوش بی تون تو یتر جوالا نی شوا شی با نا تی تر ن با دی نی جی کملا ن با نا

ᱡᱮ ᱵᱟᱜᱟᱪᱟ ᱠᱟᱭᱚᱱ ᱥᱚᱛᱚᱨᱮ ᱱᱮ ᱥᱮᱢᱞᱟ ᱛᱟᱠᱛᱟᱨ ᱡᱮ ᱞᱤᱡᱮ ᱵᱟᱜᱪᱤᱠ ᱡᱮ ᱵᱮᱨᱮᱱ ᱡᱮᱨᱚ ᱡᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱥᱮᱢ ᱡᱮ ᱵᱟᱜᱪᱤᱠ ᱡᱮ ᱯᱚᱢᱵᱚᱨ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱱᱟᱢᱟᱞᱮ ᱜᱞᱚᱵᱚᱨ ᱵᱮ ᱯᱚᱢᱵᱚᱪᱮ ᱱᱟᱢᱟᱛᱚ ᱮᱱᱡᱮᱨᱥᱮ ᱜᱞᱚᱵᱚᱨ ᱵᱮ ᱯᱚᱢᱵᱚᱪᱮ ᱱᱟᱢᱟᱞᱮ ᱥᱮᱢ ᱡᱮ ᱵᱟᱜᱪᱤᱠ ᱡᱮ ᱯᱚᱢᱵᱚᱨ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱱᱟᱢᱟᱞᱮ ᱜᱞᱚᱵᱚᱨ ᱵᱮ ᱯᱚᱢᱵᱚᱪᱮ ᱱᱟᱢᱟᱛᱚ ᱮᱱᱡᱮᱨᱥᱮ ᱜᱞᱚᱵᱚᱨ ᱵᱮ ᱯᱚᱢᱵᱚᱪᱮ ᱱᱟᱢᱟᱞᱮ ᱥᱮᱢ ᱡᱮ ᱵᱟᱜᱪᱤᱠ ᱡᱮ ᱯᱚᱢᱵᱚᱨ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱱᱟᱢᱟᱞᱮ ᱜᱞᱚᱵᱚᱨ ᱵᱮ ᱯᱚᱢᱵᱚᱪᱮ ᱱᱟᱢᱟᱛᱚ ᱮᱱᱡᱮᱨᱥᱮ ᱜᱞᱚᱵᱚᱨ ᱵᱮ ᱯᱚᱢᱵᱚᱪᱮ ᱱᱟᱢᱟᱞᱮ ᱥᱮᱢ ᱡᱮ ᱵᱟᱜᱪᱤᱠ ᱡᱮ ᱯᱚᱢᱵᱚᱨ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱱᱟᱢᱟᱞᱮ ᱜᱞᱚᱵᱚᱨ ᱵᱮ ᱯᱚᱢᱵᱚᱪᱮ ᱱᱟᱢᱟᱛᱚ ᱮᱱᱡᱮᱨᱥᱮ ᱜᱞᱚᱵᱚᱨ ᱵᱮ ᱯᱚᱢᱵᱚᱪᱮ ᱱᱤᱱᱚᱨᱚᱴ ᱜᱮ ᱠᱟᱡᱮ ᱪᱟᱱᱫᱟᱢ ᱴᱚᱨᱜᱤᱭᱟ ᱫᱟᱹᱱᱤ ᱫᱟᱢᱟᱡᱨᱛᱤ ᱨᱚᱴ ᱜᱮ ᱢᱮ ᱵᱤᱪᱟᱨᱟ ᱨᱚ ᱫᱟᱣᱟ ᱫᱟᱭᱟᱱᱤ ᱢᱟᱨᱟᱥ ᱵᱚᱫᱚᱵᱟᱱᱟ ᱪᱩᱵᱟᱴ ᱜᱮ ᱵᱚᱨᱚᱴ ᱜᱮ ᱠᱟᱡᱮ ᱢᱮ ᱵᱤᱪᱟᱨᱟ ᱨᱚ ᱫᱟᱣᱟ ᱫᱟᱭᱟᱱᱤ ᱢᱟᱨᱟᱥ ᱵᱚᱫᱚᱵᱟᱱᱟ ᱪᱩᱵᱟᱴ ᱜᱮ ᱵᱚᱨᱚᱴ ᱜᱮ ᱠᱟᱡᱮ ᱢᱮ ᱵᱤᱪᱟᱨᱟ ᱨᱚ ᱫᱟᱣᱟ ᱫᱟᱭᱟᱱᱤ ᱢᱟᱨᱟᱥ ᱵᱚᱫᱚᱵᱟᱱᱟ ᱪᱩᱵᱟᱴ ᱜᱮ ᱵᱚᱨᱚᱴ ᱜᱮ ᱠᱟᱡᱮ ᱢᱮ ᱵᱤᱪᱟᱨᱟ ᱨᱚ ᱫᱟᱣᱟ ᱫᱟᱭᱟᱱᱤ Ruurdir charebe tsuga beye doni tsin uru darg chadan ya tiye yondan. Sungjiib dagan yada sadan ya ya tiye dagan yada nama kawaya sada chida me dama uda chidag suga daru darg chiye yondan farako. Chala suga ba alche wondar nam ᱛᱟᱢ ᱢᱮ ᱵᱮᱨᱤᱭᱚᱱ ᱛᱚᱱᱚ ᱥᱤᱜᱞᱮ ᱤᱧ me ba te jo na lam bo di ko re me te ta ve yon tin ga ta ju do sun ta shi ge da ga ni de cha na ge ka wan jo or ti tim ge wa shu ge wan ki so na ba jan tu na ko run tem be re me je ro ge ndi ye chara er cha ma da ᱛᱟᱠᱛᱟᱱ ᱯᱚᱢᱢᱤ ᱫᱮᱵᱟᱞᱟᱱᱟ ᱪᱤᱭᱮᱛᱤᱱ ᱫᱮᱪᱨᱣᱟ ᱜᱚᱪᱤᱵᱟ ᱜᱚᱨ ᱡᱮᱛᱮᱱᱟ ᱥᱤᱢᱪᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱢᱵᱚᱜᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱮᱵᱡᱟᱱᱟ ᱥᱟᱜᱟ ᱵᱮᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟᱠᱛᱟᱱ ᱯᱚᱢᱢᱤ ᱫᱮᱵᱟᱞᱟᱱᱟ ᱪᱤᱭᱮᱛᱤᱱ ᱫᱮᱪᱨᱣᱟ ᱜᱚᱪᱤᱵᱟ ᱜᱚᱨ ᱡᱮᱛᱮᱱᱟ ᱥᱤᱢᱪᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱢᱵᱚᱜᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱮᱵᱡᱟᱱᱟ ᱥᱟᱜᱟ ᱵᱮᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟᱠᱛᱟᱱ ᱯᱚᱢᱢᱤ ᱫᱮᱵᱟᱞᱟᱱᱟ ᱪᱤᱭᱮᱛᱤᱱ ᱫᱮᱪᱨᱣᱟ ᱜᱚᱪᱤᱵᱟ ᱜᱚᱨ ᱡᱮᱛᱮᱱᱟ ᱥᱤᱢᱪᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱢᱵᱚᱜᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱮᱵᱡᱟᱱᱟ ᱥᱟᱜᱟ ᱵᱮᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟᱠᱛᱟᱱ ᱯᱚᱢᱢᱤ ᱫᱮᱵᱟᱞᱟᱱᱟ ᱪᱤᱭᱮᱛᱤᱱ ᱫᱮᱪᱨᱣᱟ ᱜᱚᱪᱤᱵᱟ ᱜᱚᱨ ᱡᱮᱛᱮᱱᱟ ᱥᱤᱢᱪᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱢᱵᱚᱜᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱮᱵᱡᱟᱱᱟ ᱥᱟᱜᱟ ᱵᱮᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟᱠᱛᱟᱱ ᱯᱚᱢᱢᱤ ᱫᱮᱵᱟᱞᱟᱱᱟ ᱪᱤᱭᱮᱛᱤᱱ ᱫᱮᱪᱨᱣᱟ ᱜᱚᱪᱤᱵᱟ ᱜᱚᱨ ᱡᱮᱛᱮᱱᱟ ᱥᱤᱢᱪᱤᱱᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱢᱵᱚᱜᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱮᱵᱡᱟᱱᱟ ᱥᱟᱜᱟ ᱵᱮᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟᱠᱛᱟᱱ ᱯᱚᱢᱢᱤ ᱫᱮᱵᱟᱞᱟᱱᱟ ᱪᱤᱭᱮᱛᱤᱱ Jordanen de jason so under simchen nam de tuma me betini mertaga ba hadan jo boda ama yine diye jelal gavatan jin kim be nam nem bari kim jada akhshigla tem bam tori dim diyun okchetin gon rando de ba ᱱᱟᱣᱟ ba boda ya dokta nava bo nam ye de gi kela tem ba nam de yong chung nava bo nam da tak nava bo nam da ri nava bo nam jang ola lo ne lam ne diye

гамэл нагоч баго дэни дэ дэни тэн дэ жэм бэчэрэ мэлэм кэр мэ кэр сэ сэм джэ вахч джэ газ гэн дэстэ фон дэ гла лу чэ фэни хэджэ бэ фэ тэ я дэ

ner rix na va da ya der na va da ya va sit na va da ya chiba por na va fan har ge be am dor de ba na me for ge do la ne char na va na blan chi tin de bi chi na ba ten to ni ba ten ni de va ti ga ji ga to ro to ba na ji ji la lo ten ba for ge do na jo ro ba ba na la ya na ber ki ben yo de ti na ber ki ba na po ti na ji sa ba ra kam bo ta ta ga na ya na ber ki ba cha cha ki cha yin be fer chi na mi to me lam ji ya na ya ba na ji de me sim ji na va ji ji yo sha ala rab de ji ba ti ji sa pa ne

tomdan deje son tene che ba bodo daga de na ba yo sefet her ji be nam tir choba bar nam son ri tu her ya ja tir sawa nam lan ji tin le de be che ta na ba de ne na bra ke ba na ba yo sefet de ga ji ya to bra to ba sa ji ji nam la tin ba son ri tu he je na de nam jo na me ji de nam li ji mr ji mo ᱛᱮᱵᱮ ᱧᱮᱠᱮ ᱭᱮᱱᱟ ᱪᱤᱜᱮ ᱪᱮᱨᱟᱱ ᱛᱟᱭᱤ ᱯᱟᱱ ᱛᱟᱭᱤ ᱵᱤᱥᱤᱱ ᱡᱮᱱᱟᱢ ᱞᱟᱨᱟᱨ ᱜᱮ ᱠᱟᱛᱚᱨ ᱡᱟᱱᱡᱤ ᱪᱮᱯᱛᱟᱢ ᱵᱨᱟᱥᱟᱣ ᱠᱟᱨᱟᱱ ᱛᱟᱭᱤ ᱵᱤᱜᱟᱢ ᱢᱤᱱᱤᱥ ᱤᱯᱷᱮᱨᱟ ᱡᱮᱢᱮᱨ ᱡᱮᱱᱟ ᱫᱤᱭᱮ ᱛᱟᱢᱵᱮ ᱭᱟᱣᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱫᱮ ᱫᱮ ᱡᱤ ᱮᱥᱚᱱ ᱛᱚ ᱢᱟᱱᱡᱮᱨᱟ ᱥᱟᱭᱟ ᱥᱤᱢᱪᱤᱱ ᱡᱤ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱣᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱫᱮ ᱫᱮ ᱡᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱟᱞᱟ ᱪᱤᱵᱨᱟᱱ ᱡᱮᱛᱤᱱ ᱛᱟᱢᱵᱟᱱ ᱡᱟᱢᱵᱮ ᱪᱮᱨᱟᱱ ᱠᱚᱨᱟ ᱵᱟᱨᱟᱱ ᱡᱮᱨᱚ ᱛᱤᱪ ᱥᱤᱢᱪᱮᱱᱟ ᱱᱟᱢ ᱡᱤ ᱪᱤᱵᱟᱨ ᱥᱟᱱ ᱡᱤ ᱵᱟᱨ ᱥᱤ ᱡᱤ ᱛᱚᱵ ᱡᱤ ᱮᱨ ᱢᱟᱱᱟᱢ ᱛᱟᱢᱟᱨ ᱡᱤ tetsam mebra chida jena tenam kambo midi loma nama chi sim chi wak chika chi hnawa gu ti chomr tenandi chi wa mayena shen kipa mayena nor jindi san chi bab chi namla kansa kama sikbar so tondi hnawa namla sala sikbar sabir gomba tayana bar kibir hnawa namla nabar rikba tam zanda goma

ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱛᱚᱱ ᱡᱮ ᱛᱤᱛᱤ ᱮᱥᱟᱨᱟ ᱡᱚᱵᱨᱟ ᱪᱟᱣ ᱫᱮᱨᱮ ᱵᱤᱱ ᱵᱩᱥᱤᱱ ᱡᱮ ᱵᱟᱥᱩᱠᱞᱟ ᱢᱚᱢᱵᱟᱨᱟ ᱜᱟᱣᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱛᱤᱛᱤ ᱮᱥᱟᱨᱟ ᱡᱚᱵᱨᱟ ᱪᱟᱣ ᱫᱮᱨᱮ ᱵᱤᱱ ᱵᱩᱥᱤᱱ ᱡᱮ ᱵᱟᱥᱩᱠᱞᱟ ᱢᱚᱢᱵᱟᱨᱟ ᱜᱟᱣᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱛᱤᱛᱤ ᱮᱥᱟᱨᱟ ᱡᱚᱵᱨᱟ ᱪᱟᱣ ᱫᱮᱨᱮ ᱵᱤᱱ ᱵᱩᱥᱤᱱ ᱡᱮ ᱵᱟᱥᱩᱠᱞᱟ ᱢᱚᱢᱵᱟᱨᱟ ᱜᱟᱣᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱛᱤᱛᱤ ᱮᱥᱟᱨᱟ ᱡᱚᱵᱨᱟ ᱪᱟᱣ ᱫᱮᱨᱮ ᱵᱤᱱ ᱵᱩᱥᱤᱱ ᱡᱮ ᱵᱟᱥᱩᱠᱞᱟ ᱢᱚᱢᱵᱟᱨᱟ ᱜᱟᱣᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱛᱤᱛᱤ ᱮᱥᱟᱨᱟ ᱡᱚᱵᱨᱟ ᱪᱟᱣ ᱫᱮᱨᱮ ᱵᱤᱱ ᱵᱩᱥᱤᱱ ᱡᱮ ᱵᱟᱥᱩᱠᱞᱟ ᱢᱚᱢᱵᱟᱨᱟ ᱜᱟᱣᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱛᱤᱛᱤ ᱮᱥᱟᱨᱟ ᱡᱚᱵᱨᱟ ᱪᱟᱣ ᱫᱮᱨᱮ ᱵᱤᱱ ᱵᱩᱥᱤᱱ ᱡᱮ ᱵᱟᱥᱩᱠᱞᱟ ᱢᱚᱢᱵᱟᱨᱟ ᱜᱟᱣᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱛᱤᱛᱤ ᱮᱥᱟᱨᱟ ᱡᱚᱵᱨᱟ ᱪᱟᱣ ᱫᱮᱨᱮ ᱵᱤᱱ ᱵᱩᱥᱤᱱ ᱡᱮ ᱵᱟᱥᱩᱠᱞᱟ ᱢᱚᱢᱵᱟᱨᱟ ᱜᱟᱣᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱛᱤᱛᱤ ᱮᱥᱟᱨᱟ ᱡᱚᱵᱨᱟ ᱪᱟᱣ ᱫᱮᱨᱮ ᱵᱤᱱ ᱵᱩᱥᱤᱱ debada ma bara che me ya mai la vi bu che me me bu mai be na me mai che ma jan me san ba ya mai no te be ran ke sim fi la ji to ke kam la bu ba me bu mai be na to no de ji ya tur ji le ge le chab ba kap sta ji de e ba ge ja me ji san ba ta ka la me lo ta ga la zu ge de ji na lo ji cha ta me ba go ta ro ji da lila birmita yaratana nabar karwa na tamanna yangala ne ba ye simra simti arabin ti bakan sigan rwa to mezu ga chine ti nasi bu go shi barti chordana de ge fon di jerevin bu che me berevin bu mayen be chesna nam jore be en donon jero chete ya zana me ta be melon ala na to wa ken batin na lon ji ten ji en de ge ge chara to na mala lon ji ge ta le chi ne ji la ba shi be ᱛᱮᱱᱮ ᱡᱮᱭᱟ ᱞᱟᱵᱫᱟ ᱯᱟᱨᱮ ᱱᱟ ᱢᱟᱭᱱᱚ ᱜᱮᱵᱡᱟ ᱞᱟᱵᱞᱟ ᱢᱮ ᱡᱚᱵᱮ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱟᱢ ᱵᱟᱨᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱱᱟᱢ ᱠᱮ ᱵᱟᱱᱫᱨᱮ ᱠᱟᱞᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱜᱟᱥᱤ ᱠᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟᱱ ᱛᱚᱱ ᱡᱮᱛᱮ ᱜᱮᱵᱡᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱢᱚᱵᱟᱱᱟ ᱢᱮ ᱜᱮᱵᱡᱟ ᱞᱟᱵᱞᱟ ᱪᱟᱣᱟᱠᱟ Yagata elif şinim la bütün cirvati nede mayın diye kin kifşere lukun nela tapı bir milo lağız nami bir şiru ndere kara diye lukun cip katın diye uzundu malak nirdan elif şinim diye la bürün cirna diye diye lukun laya şin diye la bati nide çirti mün cire kan gina uzundu malak şin diye la bak şin ndi bada mao bada tatı şun urkuk duye cire bir iki bandı vrif şidir kati dini la şin cip la bayo na dini cip tapı bir milo la iz ne va atoğun ni yara ni kone jubbara ᱡᱟᱵᱟᱞᱟᱭᱟᱝ ᱚᱸᱡᱮ ᱟᱡᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱦᱤᱨ ᱫᱟᱞ ᱦᱤᱯᱥᱤᱱ ᱡᱮᱵᱞᱟᱵᱨ ᱜᱮᱨᱣᱟ ᱟᱫᱮᱞᱟᱨ ᱡᱮᱭᱚᱛ Gedena jona me yeng da lev jene jev la berto di da be melon la na tori jere di wa boni di di yevere to be na chong jen jene may no jona lev jene jev ta lev jene la bitar ta na chong talla ba be jan thon jere ro di jen da yam jo ba yam chot ma jere di ba kom be wang ge shor ro di bo di ba fa ma jona me be ge sim di la di di mo ta la me ne may no di di me da cha чоба медетен те тмар том бере фиба майенным тифера табра чоба медетен гада лепчен дием лабра инжир денам базандына дедик тертер те том бере фиде чибанга шиге ке самбар дон жере де тифера чобра чоба дере фиба нам дие ка ge wa da ti ji ya ला तगबार नमे दुतिते नमे जियेम चनेरदम चे तगनोरु जेत जंदा गेन जबा नमे दुतिते तगसम चने नदि लीला शिंगनेन दरवत नयवा ला तबा जिन रगोज नतगिये को तलोनते नमे दुतिते नमे जिसम चने नमला कखुशीदे तो तंतकशेल हरन नमे दुबति हरन नमे जिसम चने नमला टोरशीदे तो जंदा तकेन दो बिल हरन नमे दुबति तेन जिसम चने नमन दोद बे निबादा खवान परोशागो जंतकदक ke khadam tamast nim jam bar fiti ti tav ra su ga ban yur ti veli pram war ta mar dam mar dav az ge ti ti to ka da ga ke ya de bela de de ji re na ma de ba de na ma ta de ᱡᱟᱱᱟᱛᱟᱢ ᱡᱟᱞᱟᱵᱟᱢ ᱨᱟᱥᱤᱵᱟᱞᱟᱨ ᱜᱟᱵ ᱥᱚᱱᱱᱤᱢᱟᱞᱟᱡ ᱡᱟᱥᱤᱵᱮ ᱛᱚᱜᱟᱢᱤᱱ ᱵᱟᱨᱟᱱᱟᱢ ᱡᱟᱞᱟᱵᱟᱢ ᱨᱟᱥᱤᱵᱟᱞᱟᱨ ᱜᱟᱵ ᱥᱚᱱᱱᱤᱢᱟᱞᱟᱡ ᱡᱟᱥᱤᱵᱮ ᱛᱚᱜᱟᱢᱤᱱ ᱵᱟᱨᱟᱱᱟᱢ ᱡᱟᱞᱟᱵᱟᱢ ᱨᱟᱥᱤᱵᱟᱞᱟᱨ ᱜᱟᱵ ᱥᱚᱱᱱᱤᱢᱟᱞᱟᱡ ᱡᱟᱥᱤᱵᱮ ᱛᱚᱜᱟᱢᱤᱱ ᱵᱟᱨᱟᱱᱟᱢ ᱡᱟᱞᱟᱵᱟᱢ ᱨᱟᱥᱤᱵᱟᱞᱟᱨ ᱜᱟᱵ ᱥᱚᱱᱱᱤᱢᱟᱞᱟᱡ ᱡᱟᱥᱤᱵᱮ ᱛᱚᱜᱟᱢᱤᱱ ᱵᱟᱨᱟᱱᱟᱢ ᱡᱟᱞᱟᱵᱟᱢ ᱨᱟᱥᱤᱵᱟᱞᱟᱨ ᱜᱟᱵ ᱥᱚᱱᱱᱤᱢᱟᱞᱟᱡ ᱡᱟᱥᱤᱵᱮ ᱛᱚᱜᱟᱢᱤᱱ ᱵᱟᱨᱟᱱᱟᱢ ᱡᱟᱞᱟᱵᱟᱢ ᱨᱟᱥᱤᱵᱟᱞᱟᱨ ᱜᱟᱵ ᱥᱚᱱᱱᱤᱢᱟᱞᱟᱡ ᱡᱟᱥᱤᱵᱮ ᱛᱚᱜᱟᱢᱤᱱ ᱵᱟᱨᱟᱱᱟᱢ ᱡᱟᱞᱟᱵᱟᱢ ᱨᱟᱥᱤᱵᱟᱞᱟᱨ ᱜᱟᱵ ᱥᱚᱱᱱᱤᱢᱟᱞᱟᱡ ᱡᱟᱥᱤᱵᱮ ᱛᱚᱜᱟᱢᱤᱱ ᱵᱟᱨᱟᱱᱟᱢ ᱡᱟᱞᱟᱵᱟᱢ ᱨᱟᱥᱤᱵᱟᱞᱟᱨ ᱜᱟᱵ ᱥᱚᱱᱱᱤᱢᱟᱞᱟᱡ ᱡᱟᱥᱤᱵᱮ ᱛᱚᱜᱟᱢᱤᱱ ᱵᱟᱨᱟᱱᱟᱢ ᱡᱟᱞᱟᱵᱟᱢ ᱨᱟᱥᱤᱵᱟᱞᱟᱨ ᱜᱟᱵ ᱥᱚᱱᱱᱤᱢᱟᱞᱟᱡ ᱡᱟᱥᱤᱵᱮ ᱛᱚᱜᱟᱢᱤᱱ ᱵᱟᱨᱟᱱᱟᱢ ᱡᱟᱞᱟᱵᱟᱢ ᱨᱟᱥᱤᱵᱟᱞᱟᱨ ᱜᱟᱵ ᱥᱚᱱᱱᱤᱢᱟᱞᱟᱡ ᱡᱟᱥᱤᱵᱮ ᱛᱚᱜᱟᱢᱤᱱ ᱵᱟᱨᱟᱱᱟᱢ ᱡᱟᱞᱟᱵᱟᱢ ᱨᱟᱥᱤᱵᱟᱞᱟᱨ ᱜᱟᱵ ᱥᱚᱱᱱᱤᱢᱟᱞᱟᱡ ᱡᱟᱥᱤᱵᱮ ᱛᱚᱜᱟᱢᱤᱱ ᱵᱟᱨᱟᱱᱟᱢ ᱡᱟᱞᱟᱵᱟᱢ ᱨᱟᱥᱤᱵᱟᱞᱟᱨ ᱜᱟᱵ ᱥᱚᱱᱱᱤᱢᱟᱞᱟᱡ ᱡᱟᱥᱤᱵᱮ ᱛᱚᱜᱟᱢᱤᱱ ᱵᱟᱨᱟᱱᱟᱢ ᱡᱟᱞᱟᱵᱟᱢ ᱨᱟᱥᱤᱵᱟᱞᱟᱨ ᱜᱟᱵ ᱥᱚᱱᱱᱤᱢᱟᱞᱟᱡ ᱛᱮ ᱪᱤᱛᱚ ᱥᱤᱵᱟᱠᱚ ᱛᱮᱫᱨᱮ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚᱢᱟᱱᱟᱢ ᱡᱤ ᱪᱷᱟᱵᱟ ᱪᱤᱱᱮ ᱵᱤᱭᱮ ᱛᱚᱠᱤᱱᱟᱱ ᱵᱮᱭᱮ ᱢᱚᱵᱟᱛᱮᱱ ᱢᱤᱭᱚᱱ ᱥᱮ ᱡᱟᱱᱫᱮ ᱵᱟᱫᱟ ᱢᱟᱣ ᱵᱟᱫᱟ ᱛᱟᱫᱨ ᱥᱚᱣᱟᱨᱤ ᱵᱟᱨᱱ ᱡᱮᱨᱟ ᱭᱟᱢᱟᱭᱱᱚ ᱛᱟᱨᱱ ᱡᱮ ᱵᱟᱨᱱ ᱡᱮᱨᱟ ᱫᱤᱞᱤ ᱢᱮ ᱛᱟᱫᱨ ᱡᱮᱨᱟ ᱠᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱫᱟᱥᱟᱞᱟ ᱥᱚᱜᱚᱵᱟ ᱱᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱡᱮᱨᱚ ᱨᱚ ᱛᱚᱜᱚᱱᱟ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱵᱨᱮ ᱠᱤᱵᱟᱱᱟ ᱭᱚ ᱫᱚ ᱡᱮ ᱢᱮᱛᱚ ᱦᱮ ᱛᱟᱨᱟᱵ ᱫᱚ ᱛᱟᱢᱚ ᱛᱟᱢ ᱱᱟᱢ ᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱜᱟᱡᱤ Şimdi la ba tamonda da ma diyor dur jimbe bara ma jiro tum den dedi fa ya ta bara joda be me lo ta be ye ki ki to ba le ya ti ta ba dum be fa ba da ta ti bo jim bara mi ma da da ta ਦਰਦਾਂ ਪਰਦਾਂ ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ੂ ਬਰਿੰਦੇ ਰੇ ਜੇ ਬਾਰਤੇ ਯਰ ਦੁਜਿੰ ਬਿਬਾ ਮਿਤ ਬਾ ਤੀਬ ਸ਼ਰਬ ਲਾਪਰਮੂ ਅੰਬੇ ਬਰਨਾਮਨ ਸਰਜੀਏ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਵਰ ਤੇ ਰੇ ਬਾਪਰ ਮੰਜ ਰੋ ਰੇ ਜੀ ਗਾ yode che chit che buko kaya yoba mayen her tere nam batama nam kiya nabro chanar kiwa san ki sonam tayi ki chukni ta chalvala na tam chim kibi komba yoba mayen no her sara sonam tayi ki ki ya chukwa ki ya tonta sim chanara pambro shahul chundan di ki legin nga bale chizupcha bachuk chi satuku komba sinchun nam sa ki yin ti sargi e chimbo zangindar jigiten na ye ya tok bana yang

ᱱᱤᱨ ᱛᱚᱱᱟᱵ ᱡᱮᱫᱮ ᱠᱟᱝᱠᱤ ᱱᱟᱨ ᱡᱟᱨᱣᱟ ᱠᱟᱭ ᱛᱟᱨᱛᱮᱢᱮᱱ ᱠᱟᱨᱫᱤᱵᱞᱟᱢᱮ ᱠᱟᱴᱮᱱ ᱡᱮ ᱞᱤᱪᱤ ᱱᱟᱢᱱᱟ ᱴᱨᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱮᱡᱤ ᱛᱟᱨᱣᱟᱱᱭᱟ ᱡᱤᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝᱤᱱ ᱛᱟᱝᱡᱤ ᱛᱚᱢᱮᱱ ᱡᱮ ᱛᱮᱯᱷᱮᱨᱮ ᱛᱟᱞᱣᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟᱱ ᱡᱤᱠᱛᱤᱱ ᱵᱮᱨ ᱱᱤᱨ ᱫᱮᱵᱮ ᱵᱨᱮᱵᱮ ᱛᱚᱱᱫᱟᱱ ᱟᱢᱡᱟᱨ ᱵᱮ ᱯᱷᱮᱨᱚ ᱡᱤᱞᱮ ᱱᱤᱨ ᱟᱵᱮ ᱵᱨᱮ ᱢᱟᱵ ᱡᱟᱜᱚ ᱚᱱᱫᱟᱨ ᱯᱷᱮᱨᱚ ᱡᱤᱭᱮ ᱞᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱡᱮᱣᱟ ᱠᱟᱢᱚ ᱥᱤᱵᱟ ᱱᱟᱢᱱᱟ ᱵᱨᱮᱵᱮ ᱛᱮ ᱫᱮᱵᱟ ᱵᱚᱞᱟ ᱨᱩᱠ ᱛᱚᱨᱚ ᱥᱤᱫᱮ ᱛᱚᱣᱟᱛᱮ ᱱᱟᱢ ᱡᱮ ᱛᱚᱵᱡᱤ ᱫᱮᱵᱟ ᱵᱚᱞᱟ ᱨᱟᱵ ᱫᱮ ᱛᱚᱢᱵᱮ ᱞᱟ ᱡᱮᱥᱤᱠ ᱛᱮᱨᱚᱱ ᱡᱮᱨᱮᱛᱮ ᱢᱮ ᱜᱚᱞᱚᱵ ᱡᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱱᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱱᱮᱵᱟ ᱡᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱡᱮ ᱜᱚᱣᱟ ᱛᱟᱡᱚ ᱛᱟᱠᱤ ᱡᱟᱜᱚ ᱛᱮᱨᱚᱱ ᱡᱮᱨᱮᱛᱮ ᱢᱮ ᱜᱚᱞᱚᱵ ᱡᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱱᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱱᱮᱵᱟ ᱡᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱡᱮ ᱜᱚᱣᱟ ᱛᱟᱡᱚ ᱛᱟᱠᱤ ᱡᱟᱜᱚ ᱛᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱮ ᱡᱮ ᱱᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱚᱣᱚ ᱪᱮᱞᱟ ᱟᱱᱫᱨᱮ ᱪᱮᱞᱟ ᱠᱚ ᱡᱤᱜᱟ ᱡᱮ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱛᱤᱧ ᱚᱥᱚ ᱫᱚᱜᱚ ᱵᱟᱨᱟ ᱯᱷᱤᱫᱮ ᱛᱮ ᱦᱤᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱞᱟ ᱫᱚᱜᱚ ᱪᱟᱜᱟ ᱱᱟᱢ ᱱᱤᱵᱟ gyeram chene tena namdi iba chasiga yodab chumden de chistabar gyele khomba shiva tinin do te nida tuka tinin tibshim kaya kumcho gyerde chiva na ye sanchi nida tibshim mene chuk chumar dam bisim gyerwan kora jayin di tirab chabi namra taga ramchin chame tukba kuwa tijir kaya sarchan chayang shiksha chayami de tukba kiya shide jhoga 손음 토고나요 ta sonam 소와라니 yor manum 잠팔리에 손음 토고나요 xorani tian qiwe nama jir zhampanli sonam tsokona yom shiwa yin shiwa yin yin tsokam tsokona didakki sa jini nama 사발라 yin na no mela 모바나라 yin bho 지브르드 라메카이 shiwa te njida do te njit tuku ni da chibra ko dabla me kai tan li na tamba yo wa ba ye tug me me da chibra cha tug me da pa na cha tug ni chibra jot da ye chib ba me te ni da sana te ni me de me kai tan ji ye chan ka la jo man je de chir ko me cha tu chik chen shi ba te tu men de jo son di ye chira ta ba tu ni ba na ji chuk man je ye ki tu da chim bo ko ba cha ra de me mpo ve tra tu me me pro ngo ba ki na ra ma na wa na ti chi chen ba sa wa na ba ki ta la so ko be ta bo na la chi ki na ᱡᱮᱨᱮ ᱥᱤᱵᱟᱝ ᱜᱟᱥᱤᱠᱮ ᱛᱟᱠᱮ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱨ ᱡᱮᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱤᱥᱤ ᱡᱚᱵᱨᱟ ᱥᱟᱜᱚ ᱫᱟᱨᱮ ᱥᱤᱵᱮ ᱪᱤᱣᱟᱱᱟ ᱵᱟᱛᱤ ᱡᱚᱵᱨᱟ ᱥᱟᱵᱟ ᱠᱟᱹᱭᱮ ᱵᱟᱛᱟᱨ ᱥᱟᱢᱟ ᱥᱟᱜᱟ ᱪᱩᱢᱚᱱᱟ ᱞᱟ ᱛᱟᱵᱨᱟ ᱪᱚᱵᱟ ᱢᱤ namla lamar tomba po mi bilam Ardame semtenela panogorbe tondun korur rabdun jigirti lege namir minbaline mayno garifdar uzna whatsapp ji ojig barade sin ba chiyeng ye

tüle le jem de yok tamalık hinge etma ya da ye ge me tıra da da ya da tebe evlen da da çöde tamın simcin tonla diye be sa diye la da gaç ganda da ciba te te de yodun tama da da sen yesime kanda tamra şey soğuşan ti kisimin dalap çamar namba nid şerebe diye çıkma da tırbatan yekerip diye çıkma soğuşan tırın gara çöp çamar jinti şiğne dük bağdan gobo çörebe diye ni de bir şey de toğuşa tamı çıdı kuru ale meye çıkma beye çöbre çöbre çöbre çöbre çöbre çöbre çöbre çöbre çöbre çöbre çöbre çöbre çöbre çöbre çöbre çöbre çöbre çöbre namya mamdre so de ni da na se da ko la jan ji wa ga ne ke ba jan den jer wan da ta ti nu wa ta na tig da ni der wal wan chong wa ni da na da da man der wa ni da so ᱡᱚᱨᱟ ᱭᱤᱥᱚ ᱪᱮ ᱛᱟᱨᱮ ᱱᱟᱨᱪᱮ ᱫᱤᱜᱟ ᱵᱟᱫᱟ ᱠᱚᱵᱮ ᱡᱚᱨᱟ ᱵᱟᱞᱟ ᱭᱟ ᱛᱤᱭᱟᱹᱨ ᱡᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱣᱟᱝᱜᱮ ᱪᱮᱜᱟ ᱡᱮ ᱥᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱭᱚᱫᱟᱛᱤ ᱥᱮ ᱥᱮ ᱵᱟᱛᱮ ᱟᱱᱮ ᱠᱚ ᱡᱟᱱᱫᱟᱱ ᱡᱚᱨᱟ ᱨᱚ ᱫᱮᱵᱡᱟᱱ ᱛᱟᱭᱮ ᱠᱟᱫᱚ ᱢᱟᱨᱛᱟᱠ ᱵᱟᱨᱟ ᱜᱚᱢᱵᱟ ᱛᱟᱭᱮ ᱥᱟᱨᱟ ᱥᱚᱜᱟ ᱵᱮ ᱥᱟᱵᱟᱨ ᱜᱚᱢᱵᱮ ᱵᱤᱢ ᱵᱩ ᱯᱚᱵᱚ ᱛᱟᱭᱮ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱠᱤᱢ ᱪᱮᱫ ᱛᱟᱫᱮ ᱟᱞᱮ ᱭᱟᱨ ᱱᱮᱨ ᱠᱮ ᱵᱟᱡᱟᱱ ᱡᱚᱨᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱨ ᱱᱮᱨ ᱠᱚ ᱡᱟᱱ ᱡᱟᱣᱟᱱᱟ ᱥᱟᱛᱚ ᱵᱟᱜᱚ ᱚᱱᱫᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱭ ᱱᱟ ᱵᱟᱜ ᱱᱤᱛᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱚᱠ ᱛᱟᱭᱮ ᱯᱮᱨᱚ ᱥᱟ ᱛᱟᱭᱮ ᱭᱟᱛᱟᱠ ᱵᱟᱨ ᱫᱚᱜᱚ ᱵᱮ ᱥᱟᱨ ᱡᱤ ᱡᱤᱥᱟᱜᱚ ᱥᱮ ᱛᱟᱢᱪᱮ ᱠᱚ ᱛᱮᱡᱤᱱ ᱫᱟᱭᱟ ᱛᱚ ᱡᱤᱛᱟᱱ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱟᱭᱟ ᱛᱚ ᱛᱟᱢᱪᱮ ᱡᱤᱛᱟᱱ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱛᱮᱡᱤᱱ ᱫᱟᱭᱟ ᱠᱟᱱᱮ ᱥᱤᱢ ᱡᱤᱱᱡᱮ ᱫᱟᱜᱟᱱᱤ ᱫᱟ ᱪᱟᱱ ᱥᱮᱢᱡᱟᱱᱟ ᱛᱟᱢᱪᱮ ᱡᱤ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱚ ᱛᱮᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱧᱟᱝ ᱡᱤ ᱵᱟ ᱛᱟᱭ ᱯᱚᱢᱯᱚ ᱞᱟᱜᱢᱟ ᱢᱤ ᱵᱟ ᱠᱚ ᱡᱤ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱤ ᱞᱟ ᱫᱟ ᱢᱤ ᱵᱟ ᱠᱚ ᱛᱮᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱯᱚᱯᱚ 심진의 지하던의 자반의 많이 선제로 내 사탄의 도발이 직진제 감세게 타르트가 바람한 통어톤의 야토반 통어 사니바 도발의 죽진직진제 가만히 진 타르트버로 사슴바 도발의 죽진직진제 감을지엔 타르트버로 사브지바 도발의 죽진직진제 감을제지엔 타르트버로 사니바 도발의 죽진직진제 감을제지엔 그 타르트버로 사투바 도발의 죽진직진제 감을삼제 사니지엔 타르트버로 toba le chok din chok din ji kam ja nya ko sab ji da ji an tar tu ro ar ga ba toba le chok din chok din ji kam ni ja ngab sa tu kan tar tu ro sa ab ba toba le chok din chok din ji kam ar nga ja chok ni ji an tar tu ro ha chok ji ga ba toba le chok din ji ga tin

tobar de yema bobar kachi ke jap chak chob je do tobe sa ta bo tob tan di sa choni jin tara tu gura ro men jer ver kada chi ge nye che chi gar tong chi jana di sa choni tob de yalak choni ge ga ba che che da para ro ib jora choni en ga be da wa choni en ga ko da choni en ga be ni na chaga sam ja chi ge chen ga ko ni chak sam ja chi ge chen ga be che tu de nye che chi gar kada chiga nam ji so ju dur nga chu ku ra da yer bo chi nam ji cha ga se ba ne de nam ji ya to na chim bo so ne ya jan ji ba ra kam ni ta na ma yin no чагап корбанам нолу чөтөн ланы чигэс гэнэдэ дөйөн жирбати тиер нолу чи пуга бөр чагандам тамам биринчи гимбу камне дэме бан майын бардын но пантына я тага бардан бати фера камандам на камне дэме чөн нолу чөгэн нолу чөн дэме дэ тиер нэрди арабын отоптан чөрө роти дэ сента ланы чигэс гэдэ чөрө бэлиг Kabarnam la kamanyi dami da chan sim la sim nyi dami da ti nga jing ᱛᱟᱨᱢᱵᱟᱱᱫᱤ ᱥᱟᱵᱡᱮᱛ ᱡᱮ ᱣᱟᱢᱥᱤᱜ ᱛᱟ ᱣᱟᱢᱥᱤᱜ ᱞᱟᱥᱚᱜ ᱵᱮᱞᱟᱨ ᱱᱚᱫ ᱪᱟᱫᱩ ᱥᱟᱣᱟᱱᱟᱢᱞᱟ ᱭᱟᱢ ᱢᱩᱢᱵᱟᱨ ᱦᱤᱵᱟᱨ ᱱᱟ ᱨᱤᱠ ᱵᱟᱨᱟᱥᱟᱜᱚ ᱫᱟᱦᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱥᱚᱜ ᱵᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱨ ᱱᱟᱢᱞᱟ ᱱᱮᱢ ᱢᱩᱵᱟᱨ ᱦᱤᱵᱟᱨ ᱱᱟ ᱢᱤᱫᱛᱤ ᱦᱟᱝᱜᱮ ᱥᱮᱨᱟ ᱨᱟᱢᱟ ᱭᱟᱨᱱᱟ ᱛᱟ ᱵᱟᱨᱟᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱭᱤᱢ ᱵᱮ ᱥᱮᱨᱟ ᱨᱚᱱ ᱫᱨᱚᱱ ᱴᱚᱝᱠᱟᱨᱟ ᱡᱮ ᱛᱤᱜᱟᱨᱟᱢᱟ ᱭᱟᱨᱱᱟ ᱞᱮ ᱛᱚᱫᱟᱯᱟ Tīpjara lālhā rāmē lhāmo sātī, lāgā bābā zhōng wāqshē sō, mbākī Tīpjara jētunitī, rāmān, jatatilēnyam dē, nāxā shikikā sātā, yānta qatayar dāngar dātannu, jērkatatayakho bānguñjē, līmdē, lōngchitilāzā dārjākara, mbākī Tīpjara jētunitī, chīpjitmānār dāngar yevinde gibet gabaratali tiba dangan batan kasan gevernamali kanta namtonla kuri chaden gabara sibati nam bir gelaveran jiroshi bitigind yine kasan gevernam bachoxumla arada shik dangan banam namtonla arada shik dite namali kanta qachoxumla arada shik bati nam nam bir gero chirachan kanta namtonla arada tata tika ngab shir dawa chab chun nga sabba mi bib shir dhilab chok sum nam to do ye ti fera nam ji kasti ji ngom baran do bate ngom bar ke bar nga tanya do bonam tona mai no ye jin der nam ji lor ji ji chep zamba tarte yer bor ti ze o mer jam tam tor ti da la bo che sa to da nor ve ti to ba da ka yon de da la mo aba sara ta khol al mo ta er da ba da anda ka ni de ji ᱛᱮᱫᱟ ᱟᱡᱟᱫᱟ ᱫᱟᱣᱟᱫᱟ ᱮᱠᱟᱢᱟᱫᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱢᱮᱵᱨᱮ ᱡᱟᱨᱟᱛᱤ ᱫᱟᱣᱟᱫᱟ ᱧᱤᱢᱟᱱ ᱪᱟᱨᱵᱟᱛᱮ ᱱᱟᱵᱟ ᱢᱮᱵᱮᱥᱮᱨ ᱨᱚᱲ ᱡᱟᱢ ᱥᱚᱨᱟ ᱢᱮᱵᱨᱮ ᱫᱟᱣᱟᱨ ᱞᱟᱢ ᱚᱱᱪᱩ ᱫᱟᱵᱟ ᱢᱮᱵᱮᱥᱮᱨ ᱛᱮᱠᱷᱤ ᱜᱮᱞᱟ ᱛᱚᱵ ᱪᱟᱱᱫᱤᱱ ᱵᱟ ᱢᱮᱵᱨᱮ ᱡᱮᱥ ᱛᱟᱜᱤ ᱞᱟᱛ ᱵᱩᱡᱟ ᱱᱟᱢ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱪᱟᱨᱵᱟᱛᱟ ᱭᱟᱱ ᱵᱟ ᱫᱚᱜ ᱫᱟᱱᱟ ᱭᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱵᱟ ᱮᱢᱮ чур дава гошина чиге тени да мента те дава тени да мо бандо би анда ка сабрчерду нага бо тоба жоа тени бимба майн ди жеру топ дини ди ти сена бо цага бе ти ге себеп шерер нера гам шике мден мона майн бир дер ро евжен де сатон дам турти да اندا گیا یللا الہ تمچ درارن گم تھما ہتارن گم زبالق نشی بگو چت یتانٹون دوبانبی یفنی با دربا سای مباب تب حبو ام جروات جم ترشی سوشی ناتین ندم ماین تی اونہ پومودے بل حق جننامہ دیم جرانیا بل مجروت تر چھو برم بل اورجی جیہ چہ تہ د زمردر مردنند دی لیگن گبالے ژیے چرباب یاب یاب چہ استارنی بل اورجی جیہ چہ نم دم بر خباتہ تاتی خلامون ترتی لای جونبا گلن بو دگنی تلامو کیتخ yesa chatra chavali la yara kala karati sojirna andakani de jatlan dawa mi bigza fikti ji tugna mi birin jere de yawam shidda shidda la chaga sabr jirdi turdin tene tiyibshini soji barti erik bandi nam bara sanan jigirtin de yelor ginam nam medine no chate ta be ta to du barna ma ji ni bandar hundir kishide ji chene shen چگمدن دلان گرباچ شگی یوت مونته من باچنه بو ولاجیک کی بالام تم چخسر او شی بماین بعد او شنی تی ژم بتو د او دورتو بن نوا علم تم چ درا دوخر او شی بره کر نا من باچن بود نوا اند دغلی من بالان چگرت کی با پون او می دادا مارج گوا ما ی نو د ji Yevçere povodaya novota galeya novom çokokot yevçerem çuktan mencere ikiki bebeğim yengelinde birinci rejim povodaya çıkacan erik cidici çiğneme cinema yine novot yevçinde nyala soğuk böylür giyeri gırdınıcı taratık bana mecana bırakçana tümmi bako saçı tümdindi dene nor linçü gıba gıba artıyeri ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

저 본들은 가집에 사만한 문제 모두 더 바라자고 참전에 담지들라 샴베 심다니 지에 심서 자고 심지 담들라 파노가 바라자고 쪼쪼 바람 맞음 빌림바다 도데 발로 바라임 바다 든데 나바다 예츠가스 바다 타마다 녀가 켈다 나 심다 노 심다 로 버타바티 미르기 없이 예지 시바신제 녹 지지 나던데 담에 지어마르게 라스 바남 사베라 지니 잠베르게 로 man ji ne ba lo li de ma nim ba nim la ba ka ba ne ba ton de ne de no la ji dur ji am ji lo tam bu څو دنه شه دې الهاري صاحب چې تم سيراو چې موږ ته چې برنجو شيغو اتره منتبه دې ګټه معنا نغد دې په امځه یانامه دې ساجي څو دې دې سب کو بارتي موږ یې چې دغلوه برابر مې ته دوندره تان بوسار کې ته بوتي دې دې نیمه دې لګي کوي کارتي دې افګبلې اغلا ورو چې څوره ژوند نه سلام ته ترنم نن برنې برنجو چې Daniel. am ᱜᱟᱫᱱᱟ ᱡᱮᱴᱮ ᱨᱮᱜᱟᱫᱱᱟ ᱛᱚᱵᱟᱥᱤ ᱪᱚᱨᱚᱱ ᱡᱚᱵᱟᱨᱟᱱ ᱡᱮᱨᱚ ᱥᱮᱛᱤ ᱡᱟᱥᱟᱜᱟ ᱵᱮᱭᱟ ᱠᱚᱵᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱛᱮ ᱞᱚᱱ ᱫᱤᱱᱤ ᱱᱤ ᱴᱩᱜᱮᱞᱚᱭ ᱥᱟᱨᱟᱵᱟᱨᱟᱱ ᱢᱟᱫᱚᱨ ᱛᱚᱵᱟ ᱠᱷᱟᱢᱵᱟ ᱟᱞᱟᱥᱤ ᱪᱚᱨᱚᱱ ᱡᱚ ᱛᱤᱱᱤ ᱠᱷᱚᱞᱤ ᱞᱚᱵ ᱡᱟᱨᱱᱟᱢᱟ ᱡᱮᱝᱮ ᱵᱟᱨᱟᱢᱟ ᱠᱤ ᱭᱟᱨᱟ ᱫᱚᱭᱚ ᱞᱟᱞᱚ ᱪᱮ ᱛᱟᱜᱟᱨᱟ ᱫᱚᱱ ᱪᱤᱜᱟ ᱛᱮ ᱛᱤᱥᱟ ᱟᱱᱡᱟᱢᱟ ᱟᱞᱟᱱᱟ ᱧᱩᱝᱮ ᱮᱯᱪᱮ ᱫᱮ ᱵᱟᱜ ᱥᱟᱨᱟᱢᱟᱱ ᱛᱟᱠᱮ ᱨᱤᱵᱟᱨᱥᱟ ᱛᱟᱫᱟᱜ ᱥᱟᱡᱞᱟᱱᱮ ᱛᱚᱵᱤᱱ ᱛᱟᱨᱱᱟᱢ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨᱟ ᱧᱟᱢᱵᱟ ᱛᱤᱜᱮ ᱛᱚᱨᱣᱟᱞᱟᱢ ᱡᱚᱱ ᱡᱮᱨᱟ ᱥᱤᱵᱟ ᱮᱵᱡᱟᱱᱟ ᱥᱟᱜᱟ ᱯᱮᱭᱮᱱ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱵᱮᱭᱟᱱ ᱞᱚᱢᱚᱯᱛᱟᱱ ᱵᱟᱨᱛᱤ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱧᱤᱢᱮ ᱠᱟᱨᱛᱟᱞᱟ ᱥᱚᱜᱵᱟᱭ ᱛᱟᱵᱮ ᱴᱟᱱᱴᱚᱱ dorji tabu sambi eri gakshik dar shibirin jiru tinan jamba vaya la hari gartan tiyan tanam jonga varan jaji tamzi eri gan chukha bari shibi naya mayin no karati tukba pavzi eri gartan naya nati te kanki ena andar eri gartan naya nur mipira naya nur ᱡᱚᱵ ᱡᱤᱱᱫᱚ ᱮᱱᱫᱟᱨᱵᱟ ᱢᱤᱵᱨᱮᱱ ᱡᱮᱨᱟᱛᱤ ᱛᱟᱢᱪᱚᱜᱟ ᱠᱮ ᱛᱟᱝᱜᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱨ ᱛᱟᱢᱪᱚᱜᱟᱱ ᱛᱟᱭᱯᱟ ᱡᱤᱱᱤᱭᱮ ᱛᱮᱭᱟᱱᱟᱢ ᱡᱟᱜᱞᱟᱜ ᱞᱚᱱᱟ ᱡᱤᱥᱮᱢ ᱥᱮᱢᱵᱨᱮ ᱥᱤᱫᱤᱭᱟᱨᱟᱱ ᱠᱟᱪᱤᱞᱟᱱ ᱜᱚᱫᱟ ᱵᱟᱨᱟᱱ ᱡᱮᱨᱥᱮ ᱛᱮᱭᱟᱫᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱚᱢ ᱵᱟᱨᱟᱱ ᱡᱮᱨᱟᱛᱤ ᱮᱴᱚᱠᱚ ᱛᱚᱣᱟᱱᱟ ᱢᱟᱭᱮ ᱱᱚ ᱡᱚᱱᱫᱮᱱ ᱫᱤᱜᱤᱱᱟ ᱜᱮᱞᱮ ᱜᱮᱞᱮ ᱮᱪᱷᱟ ᱪᱟᱵᱟ ᱡᱩᱡᱟ ᱥᱟᱵᱡᱮ ᱵᱮᱠᱷᱚᱢ ᱠᱷᱚᱞᱚ ᱡᱟᱱ ᱜᱮ ᱞᱤᱞᱟ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱪᱟᱱᱫᱤ ᱞᱟᱢ ᱪᱚᱠᱫᱟᱜᱱᱟᱢ ᱭᱟᱞᱞᱟᱜᱟ ᱡᱚᱱᱤ ᱤᱝᱜᱚ ᱨᱮᱜᱮᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟᱜᱟᱱᱟ ᱭᱟᱛᱟ ᱮᱠᱮᱱ ᱞᱟᱵᱚᱨᱛᱟ Toga chaga namjir di bata kar te kaya shi kev shi bivlo chir dungara janam shi demir gila me shi balasuk bago ola lunchu bata Soba kan yin barik din jir dur ta nam ji ghlag lo nam jumr jir bat tin dug be ta ton te nam ji sem she bra she be ton te ar nam ba jan te ta bro te sum ji sem che bra jan ar tug bar sha bra menis so ye jara tom din ji fyan tum sa wa tam la mu ke bra Rishiyan laka chaya dhaa sopka yi tibab chibu na yag tansik namji yag sumib shaa kibir jiba mba xii chi Tsingna riga chida tamchi ba tsama mibir nawa kan ti na yag tsamba sushi dangira shiba goa shina Diga bai tan tongwa dama ji yag tansik tsigan da nyit na ranga riga rabda Qishik bai tonto yif shiba nam kondo yir mong ba kibir shiba ti nam bira chabi tongba go Tardi simchin na nama ji yag dochik ji mbo wak chiga tukma mibir yana chan tim ti Kora

ᱱᱟᱨᱭᱟ ᱧᱩᱢᱚᱵᱨ ᱡᱮᱨᱚᱱ ᱫᱮᱱᱤ ᱱᱮᱛᱵᱤᱱ ᱠᱚᱞᱚᱨᱛᱤ ᱮᱱᱫᱚᱣᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱛᱤ ᱡᱮᱫᱟᱢ ᱡᱮᱵᱮᱜᱚ ᱥᱤᱱᱪᱤᱜ ᱡᱟᱱᱱᱮᱱ ᱜᱟᱭᱢᱤᱛᱚ ᱛᱚᱵᱟᱨ ᱱᱟᱢᱞᱮ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱥᱚᱱ ᱡᱮᱨᱚᱪᱟ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱞᱮ ᱡᱮ ᱛᱚᱵᱟᱨ ᱱᱟᱢᱥᱚᱱ ᱡᱮᱫᱤ ᱠᱟᱛᱚᱱ ᱱᱟᱞᱟ ᱛᱚᱵᱟᱨ ᱠᱚᱭ ᱱᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱛᱮᱱᱟᱢ ᱠᱮᱵᱨᱮ ᱪᱟᱜᱚ ᱛᱤᱭᱮ ᱡᱟᱨᱟᱱ ᱵᱚᱦᱚᱞᱟᱜ ᱪᱤᱠᱟᱱᱫᱟᱱ ᱠᱚᱨᱩᱱ ᱠᱚᱞᱚᱨ ᱢᱟᱱᱡᱮᱨᱚ ᱥᱤᱵᱟᱱᱫᱟᱨᱱ ᱜᱟᱥᱤᱜᱤᱠᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱡᱚᱜᱚᱨᱱ ᱡᱮᱨᱫᱤ ᱛᱤᱭᱮ ᱡᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚᱵᱨᱟ ᱪᱟᱣᱚᱱᱫᱟᱨ ᱥᱤᱵᱟᱨ ᱱᱟᱢ ᱠᱤ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱵᱟᱞᱟᱥ ᱵᱟᱨᱛᱤᱱ ᱡᱟᱢᱨᱮᱨᱟᱢ ᱡᱚᱝ ᱭᱟᱞᱟᱜ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱱᱮ ᱧᱩᱢᱚᱱ ᱵᱟᱫᱟᱞᱮ ᱛᱟᱨ ᱫᱩᱝᱜᱚᱨ ᱡᱮ ᱛᱚᱜᱱᱤ ᱛᱤ ᱛᱮᱱᱤ ᱫᱟᱱ ᱠᱚᱨᱩᱱ ᱠᱚᱞᱚᱨ ᱡᱚᱵᱟᱠᱟ ᱮᱵᱟᱛᱮᱱᱮ چوکدا منجر وریک باندن بانی د چی اچرون در تا دن دی اتو چی سوام چوکدا منجر وریک باندن با قور وی یوا چقلین دی بارت دی چی منت بین کورا بانم جون وریک باندن من کورا وا چق دی زوا گو دی فرن چوکدا منجر بی اندو چق چینن بون نه یریک بارت دی ماریک بان اندر سم جن انا دی تو مامی بن دو چق دی وا چق سو دی اندو چق لا عرب دن چق ke me to ke ye thwa na ma in no marik ba shi shwa na nyu mo ba marik ba rin de shi ele ye so an de shi de le na mber ke ba ti dung le lo shi ba ne a bo chung ni ke bu di li ta nga ga da shi so ti ne na ber ke ba le ma da te lo li le ᱵᱟᱜᱚᱴ ᱵᱟᱞᱮ ᱪᱤᱣᱟᱛᱤ ᱞᱮᱥᱚᱨ ᱪᱤᱣᱟᱞᱮ ᱮᱨᱜᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱫᱩᱝ ᱞᱚ ᱥᱮᱵᱟ ᱱᱟᱭᱵ ᱡᱟᱵᱟ ᱪᱤᱱᱮ ᱵᱩ ᱪᱤᱱ ᱵᱩ ᱜᱱᱮ ᱠᱮᱵᱮ ᱡᱮᱞᱤ ᱫᱟᱝ ᱜᱟᱵᱟ ᱥᱮᱱᱥᱚ ᱮᱫᱨᱟ ᱞᱤ ᱫᱟᱝ ᱜᱟᱵᱟ ᱥᱮᱱ ᱫᱟᱭᱮ ᱜᱮ ᱡᱮ ᱫᱟᱝ ᱱᱤᱢ ᱡᱚᱵᱚ ᱱᱟᱢ ᱱᱮ ᱪᱷᱟᱹᱴᱩᱱ ᱞᱟᱥ ᱠᱷᱟᱵᱮ ᱛᱤᱵᱡᱚᱨ ᱥᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱮ ᱞᱟᱨ ᱛᱮᱢ ᱜᱟᱞᱟ ᱛᱟᱭᱟᱨ ᱜᱚᱫᱟ ᱥᱤᱵ ᱭᱮ ᱵᱟᱨ ᱱᱟᱢ ᱞᱟ ᱜᱚ ᱛᱮᱞᱟ ᱢᱮᱨ ᱱᱟᱢ ᱡᱮᱢ ᱜᱟᱞᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟᱨ ᱫᱟᱣᱟᱱᱟ хүзүг дэмгэл нэвана ярлаа чимчидэ чүгтэй гог гэбана ян чибадан яр парти чөрлөө чибада басын чимдаг нэдэн нэм дэ бүгнэ хэвэл зоот инэр даваб дэнэн бэ анэ каргата да ян сурах дэмгэл ябана ясын гэдэн чибарти гог гэбана во

Katona la tuk bayak nama jiye pongo nama jiye tiwa dan kibar ribar shago Chidar katona la sabba ma yana shan lhomi tobba mi ba ma yinu Ye jindu man mi li man mi mjong chula yan dawa li dawa tan nima li mi kilila mi tan da li tan Kirwa li chin tuk tan saun li nyuk go Ye jindu nama jiye tan jirwa na Jirwin do chiga jiye waga chiga jiye wangi so chundan dekin Son di chiga ᱡᱟᱨᱤᱱ ᱠᱚᱨᱚᱱ ᱠᱚᱞᱚᱱ ᱱᱤᱡᱨᱚᱱ ᱫᱚᱪᱟᱠ ᱛᱤᱢᱟᱨᱤᱠ ᱵᱟᱜᱚᱠ ᱫᱟᱨᱮᱠᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱨᱤᱱ ᱫᱚᱫᱟ ᱪᱟᱠᱟᱱᱭᱟ ᱵᱟᱛᱤ ᱫᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱛᱚᱠᱫᱚᱢ ᱡᱟᱨᱤᱵᱟ ᱱᱮ ᱫᱤᱱ ᱛᱚᱠᱫᱚᱢ ᱡᱟᱨᱤᱱ ᱱᱮ ᱫᱚᱫᱟ ᱪᱟᱠᱟ ᱪᱤᱢᱵᱟᱜᱚᱠ ᱟᱨ ᱫᱚᱫᱟ ᱪᱟᱠᱟ ᱪᱤᱢᱵᱟᱜᱚᱠ ᱫᱟᱨᱮᱠᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮ ᱡᱟᱨᱤᱱ ᱫᱚᱫᱟ ᱪᱟᱠᱟᱱᱭᱟ ᱵᱟᱛᱤ ᱫᱤᱱ ᱛᱚᱠᱫᱚᱢ ᱡᱟᱨᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱛᱚᱠᱫᱚᱢ ᱡᱟᱨᱤᱵᱟ ᱱᱮ ᱫᱚᱫᱟ ᱪᱟᱠᱟ ᱪᱤᱢᱵᱟᱜᱚᱠ ᱟᱨ ᱫᱚᱫᱟ ᱪᱟᱠᱟ

ᱡᱮᱵᱨᱟᱡᱟᱣᱚᱱ ᱫᱟᱨᱮ ᱢᱚᱵᱟᱫᱟᱱ ᱛᱤᱛᱚᱵᱟᱠᱟ ᱦᱮᱢᱵᱟ ᱥᱚᱨᱚᱨᱚ ᱡᱮᱵᱛᱚ ᱫᱮᱱᱟᱢᱟ ᱡᱮᱵᱡᱟᱱᱟᱥᱟ ᱠᱟᱯᱤ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱢᱟᱭᱱᱫᱤ ᱮᱠᱤᱝᱜᱟ ᱥᱚᱨᱚᱨᱚ ᱢᱟᱭᱱᱫᱤ ᱮᱠᱤᱝᱜᱟ ᱥᱚᱨᱚᱨᱚ ᱡᱮᱵᱛᱚ ᱫᱮᱱᱟᱢᱟ ᱡᱮᱵᱡᱟᱱᱟᱥᱟ ᱠᱟᱯᱤ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱢᱟᱭᱱᱫᱤ ᱮᱠᱤᱝᱜᱟ ᱥᱚᱨᱚᱨᱚ ᱡᱮᱵᱛᱚ ᱫᱮᱱᱟᱢᱟ ᱡᱮᱵᱡᱟᱱᱟᱥᱟ ᱠᱟᱯᱤ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱢᱟᱭᱱᱫᱤ ᱮᱠᱤᱝᱜᱟ ᱥᱚᱨᱚᱨᱚ ᱡᱮᱵᱛᱚ ᱫᱮᱱᱟᱢᱟ Simir dibadam chibir chirir uur, kada chiga kala saji, nida yambir kada chiga tila dut miti, dibadam chi sabir chirir uur, kiyib chirir simir marik bivak shikji, daga nida nirib dutub chirti, tiga namli liji dibadam ya pumbub dutna, ngakke dibadam yumubub dutna, simji dibadam chirta marik bivin chikbani, kibi yib dutu tiyir gibada mir gibili kim tiba nivir nonsu bayan onsu, maptaqa bavshi bivlo chindin, kurvil onsu chidin, umbrin dobanam ki, chirir uji rik bin ᱛᱟᱵᱟᱨᱛᱚᱵ ᱡᱤᱭᱮ ᱥᱤᱢᱡᱟᱱᱟᱢ ᱡᱤᱥᱤᱢᱮᱨ ᱜᱮᱵᱟᱫᱟᱢᱮᱨ ᱜᱮᱵᱤᱱᱟ ᱡᱚᱛᱤᱱ ᱧᱤᱢᱨᱛᱚᱵ ᱛᱟ ᱛᱟᱵᱟᱨᱛᱚᱵ ᱡᱤᱭᱮ ᱥᱤᱢᱡᱟᱱᱟᱢ ᱡᱤᱥᱤᱢᱮᱨ ᱜᱮᱵᱟᱫᱟᱢᱮᱨ ᱜᱮᱵᱤᱱᱟ ᱡᱚᱛᱤᱱ ᱧᱤᱢᱨᱛᱚᱵ ᱛᱟ ᱛᱟᱵᱟᱨᱛᱚᱵ ᱡᱤᱭᱮ ᱥᱤᱢᱡᱟᱱᱟᱢ ᱡᱤᱥᱤᱢᱮᱨ ᱜᱮᱵᱟᱫᱟᱢᱮᱨ ᱜᱮᱵᱤᱱᱟ ᱡᱚᱛᱤᱱ ᱧᱤᱢᱨᱛᱚᱵ ᱛᱟ ᱛᱟᱵᱟᱨᱛᱚᱵ ᱡᱤᱭᱮ ᱥᱤᱢᱡᱟᱱᱟᱢ ᱡᱤᱥᱤᱢᱮᱨ ᱜᱮᱵᱟᱫᱟᱢᱮᱨ ᱜᱮᱵᱤᱱᱟ ᱡᱚᱛᱤᱱ ᱧᱤᱢᱨᱛᱚᱵ ᱛᱟ ᱛᱟᱵᱟᱨᱛᱚᱵ ᱡᱤᱭᱮ ᱥᱤᱢᱡᱟᱱᱟᱢ ᱡᱤᱥᱤᱢᱮᱨ ᱜᱮᱵᱟᱫᱟᱢᱮᱨ ᱜᱮᱵᱤᱱᱟ ᱡᱚᱛᱤᱱ ᱧᱤᱢᱨᱛᱚᱵ ᱛᱟ ᱛᱟᱵᱟᱨᱛᱚᱵ ᱡᱤᱭᱮ ᱥᱤᱢᱡᱟᱱᱟᱢ ᱡᱤᱥᱤᱢᱮᱨ ᱜᱮᱵᱟᱫᱟᱢᱮᱨ ᱜᱮᱵᱤᱱᱟ ᱡᱚᱛᱤᱱ ᱧᱤᱢᱨᱛᱚᱵ ᱛᱟ ᱛᱟᱵᱟᱨᱛᱚᱵ ᱡᱤᱭᱮ ᱥᱤᱢᱡᱟᱱᱟᱢ ᱡᱤᱥᱤᱢᱮᱨ ᱜᱮᱵᱟᱫᱟᱢᱮᱨ ᱜᱮᱵᱤᱱᱟ ᱡᱚᱛᱤᱱ ᱧᱤᱢᱨᱛᱚᱵ ᱛᱟ ᱛᱟᱵᱟᱨᱛᱚᱵ ᱡᱤᱭᱮ ᱥᱤᱢᱡᱟᱱᱟᱢ ᱡᱤᱥᱤᱢᱮᱨ ᱜᱮᱵᱟᱫᱟᱢᱮᱨ ᱜᱮᱵᱤᱱᱟ ᱡᱚᱛᱤᱱ ᱧᱤᱢᱨᱛᱚᱵ ᱛᱟ ᱛᱟᱵᱟᱨᱛᱚᱵ ᱡᱤᱭᱮ ᱥᱤᱢᱡᱟᱱᱟᱢ ᱡᱤᱥᱤᱢᱮᱨ ᱜᱮᱵᱟᱫᱟᱢᱮᱨ ᱜᱮᱵᱤᱱᱟ ᱡᱚᱛᱤᱱ ᱧᱤᱢᱨᱛᱚᱵ ᱛᱟ ᱛᱟᱵᱟᱨᱛᱚᱵ ᱡᱤᱭᱮ ᱥᱤᱢᱡᱟᱱᱟᱢ yawayar ji sara nabar jero jero yev jana da ye sat jibe nyan te na ma che ya shurur ji marik bin ji banas tin jam re ren jong ave sam be sim jana na ji ge wada mir ge ren jero yev jana da ye lewa gana na ge

Tabarga namar jamantin jigirdi yini shimir bilagin tam musarini xoni kanyatib bilanim nindu dapa denim tibdim da yipik shonum kanda bilag bir tir diyev sharan ondir giva da mir giveli jim diwe simcha nam jil ong tajim diwe diwa minna so chirdi kanshi gil hitandam tongaya simcha nam jil ong jisonam jistob jin jir Sonumetya simchinala panatak bali jirji lada pamitif shawala Ulchabali na mayin no chumden de jinnan gale gale yasizab chabab Yachir targe pili jimde vaxo bandi tati Yifshara shida buwan gaya chukha chukha nam jude dar dungar Takman mabjin man chukhti Kruwa takdar na baxan buwa kamshi hun jili jimde varab dab jimbran jil Kitar dabu shiba buwan dar tiri shan tenim chukha bar Mubana man ᱛᱟᱜᱟ ᱵᱮ ᱛᱟᱜᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱡᱤᱨᱟᱢ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱢᱮ ᱱᱤᱨᱟᱢ ᱢᱟᱨᱟᱵ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱵᱟᱠᱮ ᱛᱮᱭᱟ ᱱᱟᱢᱟᱨᱟᱵ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱵᱟᱠᱮ ᱛᱮᱭᱟ ᱱᱟᱢᱟᱨᱟᱵ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱵᱟᱠᱮ ᱛᱮᱭᱟ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱤᱧᱮ ᱛᱚᱥᱚᱱᱢ ᱡᱮ ᱯᱚᱵᱚᱛᱟᱱ ᱭᱟᱨᱫᱤᱠ ᱯᱚᱵᱚᱨᱚ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱤᱧᱮ ᱛᱚᱥᱚᱱᱢ ᱡᱮ ᱯᱚᱵᱚᱛᱟᱱ ᱭᱟᱨᱫᱤᱠ ᱯᱚᱵᱚᱨᱚ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱤᱧᱮ ᱛᱚᱥᱚᱱᱢ ᱡᱮ ᱯᱚᱵᱚᱛᱟᱱ ᱭᱟᱨᱫᱤᱠ ᱯᱚᱵᱚᱨᱚ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱤᱧᱮ ᱛᱚᱥᱚᱱᱢ ᱡᱮ ᱯᱚᱵᱚᱛᱟᱱ ᱭᱟᱨᱫᱤᱠ ᱯᱚᱵᱚᱨᱚ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱤᱧᱮ ᱛᱚᱥᱚᱱᱢ ᱡᱮ ᱯᱚᱵᱚᱛᱟᱱ ᱭᱟᱨᱫᱤᱠ ᱯᱚᱵᱚᱨᱚ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱤᱧᱮ ᱛᱚᱥᱚᱱᱢ ᱡᱮ ᱯᱚᱵᱚᱛᱟᱱ ᱭᱟᱨᱫᱤᱠ ᱯᱚᱵᱚᱨᱚ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱤᱧᱮ ᱛᱚᱥᱚᱱᱢ ᱡᱮ ᱯᱚᱵᱚᱛᱟᱱ ᱭᱟᱨᱫᱤᱠ ᱯᱚᱵᱚᱨᱚ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱤᱧᱮ ᱛᱚᱥᱚᱱᱢ ᱡᱮ ᱯᱚᱵᱚᱛᱟᱱ ᱭᱟᱨᱫᱤᱠ ᱯᱚᱵᱚᱨᱚ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱤᱧᱮ ᱛᱚᱥᱚᱱᱢ ᱡᱮ ᱯᱚᱵᱚᱛᱟᱱ ᱭᱟᱨᱫᱤᱠ ᱯᱚᱵᱚᱨᱚ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱤᱧᱮ ᱛᱚᱥᱚᱱᱢ ᱡᱮ ᱯᱚᱵᱚᱛᱟᱱ ᱭᱟᱨᱫᱤᱠ ᱯᱚᱵᱚᱨᱚ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱛᱤᱱᱫᱤ ᱤᱧᱮ ᱛᱚᱥᱚᱱᱢ ᱡᱮ ᱯᱚᱵᱚᱛᱟᱱ ᱛᱟᱯᱛᱤ ᱪᱚᱵᱨᱫᱟᱱ ᱫᱮᱞᱟ ᱟᱵᱫᱢᱤᱛᱚ ᱞᱤᱫᱟᱝ ᱜᱟᱫᱟ ᱥᱤᱱᱫᱟ ये चंबा ने द जियो हों चंबा ते दो चक दशे द दक्तम द कोटो मारिक बराम जिन चन नम सबागु नदर जेरो वक चगन गेगा बे द चक दया जे द दक्तम द कोटो गेको ये द मन के बे मारिक बन के करते ते जिन द रिम बे यालक चगन नम गेको अल्लाह गा चनिंग के बेस्ट बन कोलों गेको रब कोलों गेगा बे द बा मे बे साजी ने द जेरो रो ने ते दा बार द चंबा द गेगा जे तलन द न जिन चक Er la ma ta ma ma ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང kibam ma yene pai chim de fit de talava na la ya sa ji ni de mit de sa ji mit de sin ji mit de cha na tro ni mit kibam na yene de fit de pom bo sha na de ji ge to na ber ke be chin de ye ge ta ba ke ba mit de ra ji na wa zara chin ni ke ji ya ji e bro bro na ye kibam de na ber to ba ye ge to de jin de ye de bi de le ja le 바고 비바란 진인데 이처바니 담마 오뇨 모사빠 알트 도지 딱네 예게 끝인 남브르마 피바고 네게 사바트 긴 저카르 죽나만 데야다 다가남 바 보보칸다 와보라송 가브진 로미님 데다가나 데티브나리 브르샤 브르기 오즈가네 냐바니 데티르 바티네 치네 보즈도 카덴 코르르드네 냐바니 데티르 토라친 보 소바티 카덴 코르르드기 냐바니 데티르 바티네 도진데게 친보고 카덴 코란 비바니 냐바니 데티르 바티네 도진데 코나고 ᱱᱟᱵᱟᱨᱠᱤ ᱵᱨᱚᱯᱷᱚᱱ ᱠᱟᱫᱟ ᱠᱤ ᱵᱟᱢᱮᱱ ᱵᱨᱤᱜᱤ blum neutiakt neil poro filtribol hoc sol antibo разные chiputzi Principal Michael siya yé Langvij flats byeai ya z packaged ཁྱི དང ར སྱི ཕྱང དང ར ར ཚངར དང ར ར དང ར དང ར

ᱛᱟᱵᱟ ᱟᱨᱱᱭᱟᱛᱤ ᱛᱤᱜᱟᱛᱮ ᱛᱟᱵᱟ ᱡᱟᱛᱤ ᱪᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱵᱚᱱᱫᱟ ᱱᱟᱢᱡᱤ ᱛᱟᱵᱟ ᱛᱟᱢ ᱪᱮᱞᱮ ᱥᱚᱱᱮ ᱛᱚᱱᱫᱮ ᱡᱮ ᱵᱩᱡᱤᱱ ᱛᱚᱢ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱚᱠᱚᱱ ᱛᱚ ᱡᱟᱵᱚᱱ ᱪᱩᱛᱟ ᱢᱟᱡᱟᱨᱩ ᱫᱤᱣᱟ ᱡᱤᱢᱚᱱᱟ ᱠᱮ ᱠᱟᱹᱵᱤ ᱛᱟᱨᱟᱛ ᱛᱩᱜᱟ ᱵᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱮ ᱱᱟᱣᱟᱨᱟ ᱪᱮ ᱵᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨᱟ ᱛᱟᱜᱵᱟᱭ ᱜᱮ ᱡᱮ ᱛᱚᱜᱚᱵ ᱥᱟᱜᱟᱵ ᱥᱟᱵᱡᱟᱱ ᱡᱟᱪᱤ ᱫᱩᱜᱤᱱ ᱪᱟᱣᱟ ᱟᱨᱟᱢ ᱡᱤᱱ ᱡᱚ ᱛᱚᱥᱟᱨ ᱵᱟ ᱛᱚᱢᱟᱫᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱢᱟᱢᱮ ᱵᱟᱵᱫᱟ ᱜᱟᱫᱟ ᱭᱟ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱢᱟᱫᱟ ᱭᱟ ᱛᱢᱵᱟ ᱥᱚᱵ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱛᱚᱜᱵᱟ ᱛᱚᱢᱟᱫᱟ ᱭᱟ ᱛᱨᱟ ᱛᱤ ᱛᱟᱢ ᱪᱮᱫ ᱵᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱮ ᱧᱩᱢᱚ ᱵᱟ ᱢᱤᱫ ᱵᱟ kame de be ngo wo ran ge ngi gin chi cha phir we tang in den da zo na zo ba na me je ti ne ba za bo da ho zum ji kha da ye jin ji no ru jin de je da ji za ba o zo to bra che ba ta ba ji ma na ji دا گوم دا ناي تاور جي جي دروي كي جي ليگلي تي در سوبي خمات دات تي 1200 كوچي كان سينو يوامي في تي اون نا بيان جيني ناي سورتمن ديالكم برجا با مرض ديال كنيه تونت تي لياز برتان كلوتي لي تي اي لا بوطير كبرجا تا دات تا رايانم Sevadya timbojura ye to jimbe be finjib leben to kemajer kachik ne kontrone ge tasik ne tuge ja to gabe ye jaro che to ji samara nin jer sevada ya tonden de ji ji ji jara bo nasabtan aksara berettiğimden tadıktı da buyurdu murdevan yine devan yine de ben tamam mecazi bana priyoda mebat eder Allah kibanın yolu da tafwut diniliyetle cebernabi yerim tamamı bir huzur bağışknaptı matı nefsim yandamı min ben ben bağırırım dönet dibattan yartak ne karadan adı kadıktı çim boçuk kızdı ona rabodan ekan da rabodan medet diye yodun tap diye dedim etti bağet diye benim midem keşke günü diye ertesi bakata bu semuane pamata yekerete ter kare cherti enterani tun chibago di be di di gero di kin kolo di de tava di di jesen chiba ton ro choni ba tama me be gol chodo men dir be iki te basi chan dor di e chimbor di yasan ba gor ton ba chimbo di mir gata di ton ba di me tigla di ne asup kas ane je yondun de chirwate ane nya tok ji yondun de chirwate ane dur ji yondun de chirwate ane men de yondun de chirwate ye kandara boku jom de me ba je de ye ane ha shi

ཡིན དམ ཚོགས སམ བལ ནས ཁན དེ རབ ཡར དང ཡོན དན ཁོ མེ ཁོ གན ནམ བབ ཅི བན ར ག དེ ཕོ དེ ཡེ སེ ཕྱི བར ཅི བར ཅར ན དེ དེ ཁོ མ ལ ཚོ ཁན དེ རབ ཅར ནི ཡོན དང هيجن دا غل ور و وا وا وا وا ور شبا دا هيجن دا ر رل ر ر رن را رن ر شبا دا هيجن دا يل ير يا يا يا يا ير شبا دا هيجن دا ا ال او ار اي ا ا ها شبا دا هيجن دا مل مر ما ما 네 메르 시바다에 데진토 아렐 르르라 르라 메라 메르 kesim çobo namında isim ci yarabdı bir yarab tıkları kıp canı tıttı önce de yekiri ilaya. Hansına yatık bir çarabı bir bir isim çırın çır. Dıdadı ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka kamba kaba kama kata kata kanda karda kana asaka kwa ta ka ka ka kwa shiba go tindu kala soba na mega bara fetera to khaba gup jani den lo la ni ar gup japote na mi atgen kana viva shiba na a er le a shiba Дарнама диев шива камка ти дан дарнама шиба ta samla ta ngarb jin yedin tamu shime chala tamu shit chit de per tip jira sam de sta samla hada ji bang ma ta na to de dara ni zu su de ze ga na en jodan ji bang mm, kam ka tu ga da da ba me ga na Dubya lakbar tong pirgan yaga tasik kondar damaji Oyni ek namar tong bar nam dini nini Nyam daimi nimi jubar kuma tagalab Jaru shashi ba nayan darik narab jubak tin kuru susula Kama dap chi bub chakshi gerti Yed namaji chachin ala suk bayo yivi Ek jenin kuru susun tar Nayi gala suk bayo yivi Kuma tagalab jaru shavu Shi ba nayab chi ba chimbu ndan Naywa nidi diye shari ᱡᱮᱱᱤ ᱵᱨᱮᱢ ᱡᱚᱝ ᱚ ᱫᱟᱱᱟ ᱥᱤᱫᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱮᱱᱤ ᱵᱨᱮᱢ ᱡᱚᱝ ᱚ ᱫᱟᱱᱟ chetan chibe dun yono chito chito to chin yono chibramaniti tena ya dachin yono chito glajan to yone bago tena ya rangi lila gugu fide te mar chibe fshibe martiva tanya talava tak guis ham chada na te ngar ji tawa te la ngom bar ke bar ni fer na ma ba ta chi te ba khom ba ka de ta ba ko ka un tar ni han de ani la ba la ta wa chu war de ji bar de to te er me de ne ke ba to ngar ne shi me Si de lan ji koti fsha te men bagne ke

Din çoğutu çay iki di çeçene manı 니메 çay ne bago Ambero kibi çeçene manı nime çip çut Noçutu ne bago din dırını tımsım zilahti Tında tıla ne dam tamu onge brudu çan di bjara şibera Чертава тивдин дэ на дэ ти ни ман чарвэ вэ ви ва тэ чу кон чом ви ви со тэрэ шэрэ лэ дэ лэ шэр на мэ лэ кан тэ ни ман чарэ ва тэ лэ лон чу ба дэ кан тэ тэ мо шэ дэ ба тэ тэ ба дэ кан тэ ни мо шэ ба тэ рэ ва шэ ба тэ кан тэ ни ман

Shana bar soyo tun tu tu chi bi bar nam la ya ta bar je go ni ma ko ni en tamu shi ji en tar ta bar lu ta ma tam bi a wa dan ta lo da ya tin ta mi so ga ердина да ятанган коллола нятне элег таглатан тигебе фидик ки бесат ердиндир кин коллола кергататан сикетан омотан чгве яторджу чок яви понямо судсат кин яторджу арти тенам тяти ки понямо ердиндин коллодон бале соба гоман чок ултани када ба ердин мани тингчу доша кебртила понямо фибала дөрх шавада яхшибат та дава марти борже 디디게 보냐모 선저 자들 남저버 자데 쪼가야도 버게 저르다 나다 고원더 티베엔 콜루 담 코라타 볼란다 마브저티 티에나멜레 카긴다 마노 다케르단다 소네 어잔디어단 남메 히르디어단다 샤넨 티코나니 기르단노 레진테 키르고네 티미 비가 베야타 하르다고 나브가이 바나 로트바티 로로 터르세레 디에고네 나케테 티엔다고 샤다고 나와요

노데고 ko mika 미르로 이든데 니긴 miriro, kevshantay 보나만디 마르디 lora 나르마네 르나르나게르다 manji merti, harjistar nirmani, perunar 제바네 오트야나 fush 은다네 marsiri dhani, chalantara dhani, nabjistar dhibani, otri 고르다 taevshantay kevshantay undani, arvindar teevshak naqsu, teevshantay

shibana wadala qabaya shuqa dhru nasuku ha ha ha ha ne medalon dhan wadala dhan yudin dhru dhiyat dhru nasuku dhe yudin e, ar ar o sanga yang kulu shuqa nasuku o al ar e ne shuqa dhru nasuku a a a ne yekada na ar le re Shiba ne kutu damala, a ne karatayana tuko, a Şerefçani Barako Atatürk'ün de zavallı dönemde sobaya yine kültürel eğitim ona ne besin. Rokya yönden de ciğit adı ciğine ve ciğit atılırsın. Sata hemen onu dolu kırkabı nasımı iki bir yuvalı yeti kutu kanal dişi aslında semil çöpü diyle yaşarcı kuvveti de nakip dura git. Ne atıkı yöre ciğit dağın yedi çanlı. Simne yaşarın aşatık bağısı misi su kuşa adı. Tevi koyunu yetikli dağı sıkı dede kavşula iki nakip dura yeti Pañá mo chibá nam

Шебарас бар цасын жүстан инетте де кеба гонда ниде ген хадомарнам тим бөчүчүн марти тусуп гинода ят бир жүрөлү зон да нама дөйөт жүстү хунчу дани херга гаманды бир жерди сабер жерди жүрө кенин жаратын тана жүрбөйөн кулула нам жүрө марти jeep shigla shiba sim ja tiga jeep jeep shigla lu ina shiga ke ta jeep ta na ti ye na ma jeep dina bara jeep na ma na so ti na ma ma to ko to ji ta ni ye bo na ma jeep dina ti be ye ye ta na ma ji ta ba ti ni jeep ka ro ma na ti ya to na to zera to jeep jeep ro shiba na ya to na ti ji so ti ba me ba go ta na to na ti ji fi ta ko ba ri ge ti ti ji ba la so ba ti ndir ri ge ti ti ji ba na ya ti chaam nyambadn Ugi lagama te ugi chugi chugi saab chugi namjin Tama ugi chugi chugi namay tulasana dibirin zadma Kanchu manu nasu khusu ku Taki yegen fira chiva chim mo chiva dardu ba nyan bera chide ma ti yedin isi qba mi bi bi bi tirti tuk baku Tiga ma rin harib jol bi yin koro lu lama yon su жеве не багова танықдар жеве он орчу ким қаро мардам сон ба хен ба ши ба вас ба тен дар шурды не ме рав ди жеве да ни ди не ме ти зона ди ди da jirana fide tiye tada rik fide tön jira shi barti fide fide bëb shib shi go dher na men shukar jira da gha tiki kuchil lene shi shi bane tiki شیدے تون تو سرچی تو باغلر دا شی با نے تبتے تی تی کر دی تو باکان بات چچے یہ نی دی دی چت ددم سو شی با نے با کو تو من کو گیا گیا چ کو اندر کان تو یہ تک دی من چ دغ م بات دی نی مر کان بے من چ دلار دا من چ دا شی گن ن بی بر بر م جا کو اندر دا نی کو تخ ina shaga na meti e chitra chira lo gyaran chiti dabab 니다 ertan chukka shiko, deyadamim chukka kyabdaka kena. Tukabaya sanlib shanchi basanga yatigilili, tibang uwa shiba tundu, kanshik daweti jilang chung kamkaro me, shiba chukka 다다가시데 겔아로 드가라다 디에나라다 가디에 시바게데 야 드게체 사트게 라포르타 투제다 피티치도 데데제네 니데 시바나에 디르시글라 칸로마나 마제타 소테나 난 칸로티지 즈젠 다다가 레라 네칸 하라스 바트고 츠가나 디트그나 츠고 제데 마디티스라 고티 츠고 보르남 라바니 나든 디바오

di di di tripin nimba nama shiba rup ja jiye so yang laga nama jiye shiba dik zarab chio dawe kya ba na sun jiru taka na tar shen chik ba la sa shiba na de ye jiye wang potan ya kawe kawe jiye kya ba bo kanta tana da bowa nama ta yanyi shuk su su di so ye chukha chukha nam jiye yang laga chio niye nama ton to dik zarab riri ye la na kwe

ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱵᱟᱞᱟ ᱮᱢᱟᱨᱠ ᱵᱟᱫᱟ ᱪᱚᱥᱤᱠ ᱵᱟᱞᱟᱱ ᱫᱚᱥᱤ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱫᱮᱵᱡᱱᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨᱮᱢ ᱵᱮᱠᱟᱨ ᱩᱴ ᱵᱟᱞᱟ ᱠᱟ ᱠᱚᱣᱟᱞᱟ ᱨᱤᱭᱟ ᱫᱚᱢᱵᱟᱞᱟ ᱢᱟᱨᱠ ᱵᱟᱫ ᱡᱟᱵᱟᱞᱟᱱ ᱫᱚᱥᱤ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱯᱩᱥᱱ ᱵᱟᱞᱟ ᱠᱟ ᱠᱚᱣᱟᱞᱟ ᱨᱤᱭᱟ ᱫᱚᱢᱵᱟᱞᱟ ᱢᱟᱨᱠ ᱵᱟᱫ ᱱᱟᱣᱟᱞᱟᱱ ᱫᱚᱥᱤ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱫᱮᱵᱡᱱᱟ ᱛᱮᱭᱟᱨᱮᱢ ᱵᱮᱠᱱᱟ ᱛᱚᱱᱞᱟ ᱠᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱫᱟᱭᱟ ᱪᱚᱫᱟ ᱢᱮᱛᱟᱞᱚ ᱛᱟᱭᱱᱟᱢ ᱠᱮᱨᱟᱵ ᱡᱤᱱᱫᱤ ᱛᱤᱞᱟᱭ ᱚᱥ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ ᱨᱤᱭᱟᱨ ᱫᱚᱛᱚ ᱛᱮᱨ ᱛᱟᱨᱟ ᱪᱚᱜ ᱥᱤᱜᱱᱮ ᱛᱚᱱᱜᱟ ᱫᱟ ᱫᱟᱣᱟᱱᱟ ᱨᱟᱵᱚᱨ ᱛᱮ ᱛᱤᱱᱮ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱵᱚᱜ компанияда ранжет dava kada dava chasnya bani de jevati ne dava ni botali dava khun be ta bo kona la go shivarti in chaga tug je dav je nam ji chasa da be jor ro da va ta ti osna ji ne dan dora jer di et jem jira ya la ga jo ni ji she ba na da ra da bu de ne ya to ba ji chi chi ne da ni ba ra dur ji chi chi ne da khun ba me re me be chi chi ne di de ne me ba ji ko ye ᱱᱟᱜᱟ ᱜᱚᱭᱛᱮᱨᱮ ᱫᱟᱜᱥᱱ ᱡᱮᱣᱟᱛᱤ ᱫᱟᱣᱟᱱᱤ ᱢᱟᱛᱟᱜ ᱱᱟᱭᱟᱱ ᱛᱮᱢᱨ ᱡᱮᱨᱟᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱢᱚᱛᱤ ᱫᱟ ᱥᱮᱵᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱᱛᱟᱱ ᱵᱟᱞᱮ ᱱᱤᱢᱚᱛᱤ ᱫᱟᱭᱟ ᱫᱟᱣᱟᱱ ᱛᱟᱢᱵᱟᱨᱟ ᱥᱟᱢᱩ ᱤᱥᱟᱹᱛᱤ ᱪᱟᱯᱨ ᱡᱮᱨᱮ ᱨᱚ ᱫᱟᱜᱥᱱ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱮ ᱵᱤᱢᱟᱱᱟ ᱱᱟᱢᱟ ᱠᱟᱭᱱ ᱛᱮᱨ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱚ ᱵᱟᱨᱛᱮ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱵᱟᱱᱫᱟᱱ ᱵᱮ ᱫᱤ ᱫᱤ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱠᱟᱵᱟᱭ ᱛᱚ ᱡᱤᱱ ᱵᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱ ᱵᱤᱢᱟᱱᱟ ᱯᱨᱤᱡᱮᱨ ᱨᱟᱢᱟᱝ ᱜᱮᱜᱟᱱ ᱫᱟᱣᱟ ᱥᱚ ᱥᱚᱨᱚ ᱱᱤᱢᱟ ᱨᱚᱱᱪ ᱫᱟ ᱞᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤ ᱫᱟ ᱪᱚᱛᱩ ᱪᱚᱠᱥᱤ ᱠᱮ ᱥᱤᱢᱵᱤᱨ ᱫᱟᱣᱟ ᱛᱤᱞᱟ ᱠᱟᱢᱟ ᱛᱚ ᱱᱤ ᱫᱟ ᱪᱚᱛᱩ ᱪᱩᱡ ᱫᱟᱨ ᱫᱤᱱ ᱡᱮᱨᱚ ᱫᱟᱣᱟ ᱪᱟᱱᱤ ᱥᱚᱠᱥᱟᱱ ᱡᱤᱭᱟ ᱪᱚᱛᱩ ᱪᱚᱠᱥᱟᱱ ᱪᱷᱟᱣᱟ ᱱᱤ ᱡᱤᱭᱟ тодо жүздөр нагаман бер жени ялгы мен экен олон тула жан жак кенге тихнямыр одан кейин эме автомат етеп жөмөрөм жүгүмө олон тудо дийин жарар оо деп жүндүр дава эн ялаго ши баардын бен тани табако жарылач дава деп жүндүр нады не шага сосоро дийдер өтүп балаары бир жоо ши банам ди банам дий соондан ши банама дий өтүп жама эн дий тамчи дий гоне не тобөрө мен ие соодан пегилас asa taa tig ba la za la ga taa cricket

نسارتي دي جملك دنردك باني سو تبالا هنغ بيجم وجدان يعني سو سبالا فين بيجم چرچنا دا وبغني سو كالدي رنك شاندرن شاتنا ba she ba la tu ba ti nda she ba la tu ndi ji char kar bu ni ma ka ba ni tan tu na ya tu ra je wan ki ta ba ra she ba tu na ta ba la ngon tu so ron jo ro de ne she ba la she ba she yo la la ni ga da ya so la tu ba na tan tu da shi ki go ya ra da ya tan tu tu da la ba la she ba tan tu ni ba la na da ya she тере рот дур жабасына нимсон же басы родан мар бор тиба тор ти тер мо бир жаго деп жинди тендер не вара чалык мар бор товарын деп дик бала го тубалак мар бор тенак бор тиба тор ти тер мо деп жаваб деп бара жак ердин забала на бушара тер ола гоши ба там гоши дене тен тут дем бала го табала на ката каранда

Tata khana shaloo. Shiba leef dhubala gumbu ngibago. Sire sire jabandani sike sire jabani bakayin banako. Lagotana shiba tibu. Ruka dhiyan tanyat somba tambu. Shiba lasuk batinda. Shiba tibu tambu. Ruka tomakayin batina. Yuntana mida baya. Tanyat shiba hiyan sotba lasuk bada. Talaasuk baya. Yuntana tibu rastiti. Chila mashika baya shiru. Yini nama sotba yunda. Ruka shiba hiyan sotba. Dhiruanke. Ruka nipa mchango. Dhiruanke. Somba timi. ᱡᱤᱜᱟ ᱥᱚᱢ ᱡᱮᱛᱟ ᱥᱮ ᱫᱟᱨ ᱡᱟᱫᱮ ᱟᱨᱭᱟ ᱧᱮ ᱛᱚᱵᱟ ᱛᱟᱨ ᱫᱟᱢ ᱵᱟᱨᱟᱵ ᱡᱤᱱ ᱫᱟᱢᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱡᱚᱱᱟᱝ ᱮ ᱡᱤᱵᱤ ᱵᱮᱨᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱜᱟᱨᱟᱱ ᱡᱟᱨ ᱛᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱤᱥᱤ ᱡᱟᱣᱟ ᱥᱤᱵᱟ ᱡᱚᱱᱟ ᱜᱚ ᱡᱤᱵᱤ tan chi ba ja ja chi chi शि खसी लाम चन कोरणचु के या वाद को सम ती नेरुटै डा� televisio era pavio iayin amoo gأ scripture ऎगईगःध्ध दatinya टे बादण अभिथ मbandaychat atti laas pavio bugum jomali yeti jisevi ba ko ni bebi ba nam ngala somani ti jista di ji bi bi ti bi ba ko hela shi en kolot bo ma se ko ma agwa de ko ni ji de ne je ba mer ta ta dam bo ko sum ji nam ne nyen ke sa dam ba ti ga ba to ji chu ti Ednamen da yer pulatan yer tebe kulu kemen ki yerdan kır ki yerdan da gavar niye diye ne yani karsan ağırtı. Ednamen da yer pulatan yer tebe kulu kemen ki yerdan kır ki yerdan da gavar niye diye ne yani karsan ağırtı. Ednamen da yer pulatan yer tebe kulu kemen ki

gir dene jat ta shiga ta gir dene jat ten de namle shine tar chene

Laigala sogaba aiga gen taratiga ba tibitiga ba na son kulum dadan chaqteretan yerda ayonda gun gun tu gerab de bayi sobot gun kulum de bachim bu awara chide de de ni men de bitir atu arasiga lamo gedder nam so deren aiga gen kurullu jo bara chardi kulodam chide chorulatan ngardang shad ngodan jitul langaldan lodeng ngaldan wadand ngodan dimdul de ngardang merin ngoda tawad ngago devind arga anga ka karti war vi kamla go abada ইলে দগো বে সোতে তরাকে কে তর সব চব ফলো সম চে নাম সোতে নে সব চ গা বান তে খত তে লা লা তে ফল লা তে খত লা তে নবদ লা তে ও দ লা তে তে দ লা তে তগলা সব স্থান লা গো তে দিন দ গরা ইয়া হা গো কে জন দে আর দ লা খর দ আল তে লর আল তে খত আরে দ নবদ আল তে ও দ tatlarti yevjinende ıri ago arpe lasıqa bakıvım tartıga ene xuk ntawa go xe be ton to te tere ni malang ne so chok ro ro chan ne cha ne che chuk ba ti te in che de bere che ba ti tam che de na tsu khuz ge na na ba tam che ba ni ji che ro la mo xe ba na ka mar na ma te sa ji xe ba na to bo na ma so te na ma ji ja ba ra ti ti ni ma na ma ji che ga ti ma ji ru de ba bala sobarti Dereb şerin la çatava tevcim dağına na koşi bir gibi sarı dayını doğugunu lüçes O dayına mı diyekin gazi diyeyim Gumala gugishigati lokala suddi lien chonchan zogdana jieti lanchu bago Yertara tibze namati nipakhtinan korab chishtar rabde Babarti yakhtin koririna lor tonchak samche zani lagabe mabrugchuk Yertara zogdana lakhtin korab jerti Anji zara nabgatayan logda meda chukhtan dhanala Anji zara tenila tinkusikdi sim sanye toa tine gumala Jigirti yakhtinan korab ngabar nala tonchak dala me da la ki ting ro so da na la na ki jeran kor de de la ti do ga beran jero te ne go me yo ga na me je tara go shi ga la ga be ye tam ti de na wa la je do ka de yo ga ji ye ta de de sa ba ne ku la ne na go ga te ne ye ti de tam ti de je ha ni ti Nbothan nga nipa ke bero xea xe ba nang nipa go Ndi xe la chi xe bap xe bap xe bap xe nako lako A nang jik ten di kam nio rata baxon ba Sa laya xe bala xe bako Nda ra xar di yi chom jen di chi Eyazim jene dama diye geba da mergiven be olon tibur gele gere diye simtinji bombo wa jitte bati jitte go shibana nge bako. Ena anjik tinji kamen yevara dobo diye se le diye olon da ne rakin ki hun jik tinji kamta. Sa diye diye shanti bako diye ravjin. Ena ba niye diye shigana ye na yo wa me bati en jik tinji kamta

ᱛᱟᱨᱵᱡᱤ ᱛᱚᱜᱞᱮ ᱥᱤᱨᱛᱤ ᱥᱤᱨᱫᱟᱨ ᱛᱟᱨᱟᱵᱨᱱᱟᱢ ᱛᱟᱛᱟᱫ ᱛᱚᱭᱥᱤᱱᱤ ᱪᱮ ᱠᱟᱢᱞᱟᱛᱤ ᱥᱤᱨᱫᱟᱨ ᱛᱟᱨᱵᱡᱤ ᱛᱚᱜᱞᱮ ᱡᱤ ᱵᱨᱚᱥᱮᱫ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱮᱵᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱠᱟᱢᱞᱮ ᱥᱤᱱᱟ ᱮᱵᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱮ ᱠᱟᱢᱞᱮ ᱥᱤᱱᱤ ᱢᱮᱞᱟ ᱡᱩ ᱠᱟᱵᱟᱨᱟ ᱪᱮ ᱢᱮᱞᱮ ᱥᱤᱱᱤ ᱟᱨ ᱱᱚᱞᱟᱱ ᱡᱩ ᱠᱟᱵᱟᱨᱟ ᱪᱮ ᱫᱮ ᱱᱚᱞᱮ ᱥᱤᱱᱤ ᱱᱟᱢᱠᱟᱞᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱥᱚᱥᱚ ᱨᱚᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱚᱫᱚ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱤ ᱫᱤᱱ ᱡᱮ ᱠᱟᱵᱟᱨᱟ ᱱᱮᱵᱨᱟ ᱫᱚᱵᱟᱭ ᱡᱤ ᱥᱟᱣ ᱜᱟᱱᱟ ᱫᱤᱡᱤ ᱢᱮ ᱥᱤᱯ ᱪᱟᱣᱟ ᱞᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱜᱟ ᱭᱚ ᱵᱟᱛᱮ ᱡᱤ ᱜᱟᱛᱤᱱ ᱡᱮ ਬਾਰ ਦਾ ਟੋਲਾ ਕਾਇਮ ਬਦੇ ਨਾ ਚੋਂਸ ਜੇ ਟੋਬਰ ਮੈਚ ਤੈਨ ਤੋਰ ਮੈਚ ਤੋ ਇਹ ਤਰ ਤਨ ਬਾਰ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰ ਜੇ ਰਬੇ ਜਿਲਾ ਆਰ ਨੰਬਰ ਹੀ ਬਚੇ ਚਿੰਨ ਜੇ ਟੋ ਕਾਇਮ ਬਦੇ ਨਮ ਕਾਂ ਸ਼ਿਕ ਲੇ ਦੇਂਦਰ ਜ਼ਾਂ ਬਰੋ ਚਬਾਬ ወደ ድርሳጅ ጅቻን ማሊ ይጀነ መንባርቲ ለጂ ሎንዳን ተራጎት ተሰመርቲ በረን ዘባይ ግጅ ኪየ ነብርዚን ነ ተቀበል ደላ ሳርጂ ተመጭ ደ ደ ደ ነማዳ ያ ታብጭ ደ ኒካሮም ንም ተቀበል ደላ ሽባነ ፓረበ ጭደ ጭብ ጭደ ሽባዳን ኮራበ ያ ጅስ መንጀሮ ሽባላ gōshē bēyā tōntō shāntū sāngwā nāma jī kōrā tē shē bā nē mōmbā sīm jī drabā chā kē chāngsā tā tsam tā tam bā gō tōr jī tē bōr nām shē bā nē sō sō rā rē rē rū rā dālā shē bā kē rā bā tā yā tā bā nī kē chē lā nē bā nāma tē mō yō wā rā sō bā rā nē bā nām sō shē bā tōntō yē jān tā yā sā rā sō namne mayen no ta bodor di di ten de jero sa joni bo nam de bo jero sibe ton do ye da nam da ta bo jige do je be di di var kala nam bara jige si ban de la chet nam di son da i ge to bar ma de nam ji sa chi jong to bar nam kala nam bara jige de kala ni do si be ton kam lo wa so de sam bara la sam tan ji ti yatak bo na bi chi dan chi ma yin baran chi bo chi dan chi ba go ti je le le ji lor na ba sun dan ji yatak bo ran dan bi chi ba dan ye bi chi ba dan ye bi chi ba go ti nam la yatak bo ran dan bi chi bi sala so go ber de ор ти элг манам нэ палбаг тевдин дэ чрачу да мела мета гыо ванир ла мо да яро ла тэн нэ барти ярэнг гэнтэн да я тэрэ го ти нэ ви ви гыо мо нэ чим бо там чэдэ тэ кэтэ ги чардам та да гэрнам бэрэн го бэрчэ дэ чибан тогда тэр зэрэ ла тэ ба ᱛᱟᱣᱟᱡᱟᱱ ᱟᱫᱤᱭᱮ ᱡᱤᱭᱮ ᱥᱟᱫᱤ ᱜᱩᱡᱞᱮ ᱡᱤᱱᱟᱢ ᱡᱤᱱ ᱡᱤᱜᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱮ ᱠᱟᱢᱟᱥ ᱡᱤᱫᱟᱱ ᱡᱤᱫᱮ ᱛᱟᱣᱟᱡᱟᱱ ᱡᱤᱫᱟ ᱡᱤᱭᱮ ᱜᱟᱨᱫ ᱫᱟᱥ ᱡᱤᱜᱟ ᱡᱤ ᱛᱟᱣᱟᱡᱟᱱ ᱡᱤᱜᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱮ ᱠᱟᱢᱟᱞ ᱢᱟᱞᱚᱢ ᱡᱩᱫᱟᱨᱟᱢ ᱡᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱱᱮ ᱥᱟᱜᱡᱟᱱ ᱱᱟᱢ ᱡᱤᱱ ᱱᱚ ᱡᱤᱜᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱮ ᱠᱟᱢᱟ ᱛᱮ ᱱᱟᱢ ᱭᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱥᱤ ᱵᱟᱛᱤ ᱤᱜᱮ ᱡᱟ ᱱᱟᱢ ᱡᱤᱱ ᱱᱚ ᱨᱮᱱᱡᱤᱱ ᱠᱟᱱ ᱡᱤᱭᱟ ᱨᱟᱫᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟ ᱥᱤᱵᱟᱱ ᱛᱷᱤᱠᱤ ᱠᱟᱱ ᱣᱮᱨ ᱛᱟ ᱱᱟᱢ ᱡᱮᱨ ᱛᱟᱣᱟᱡᱟᱱ ᱱᱚ ᱡᱤᱜᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱮ ᱠᱟᱢᱟ go chi be ton ton dare khana chi bakara li ba bola ang bar subat na tak be anda na ne ti lang chi chen ni di fir tarang ni na ya ra la wa na ti khat ya go lo na pa mara ga ti ke chi chen ro na na ka na se bor ti la ik chi chen ni kar da wa chi ki ra ti wa ik chi chen ni di di ro ti chen la wa shi ba la ki bra cho go na ke ti to ye ye

tīpshara tāyā tāmpchukā ngāpchā nīn kōlō chukur tōmbāhti tīr nāma tāka kēshē bā tīr chukpo nāma jē nāpar tāqbañ chik tēne kām jē rāpchā nā tāyā tīr chukā rāpchā nā nō kōlō chukā tāyā rī chukā shē bā nā ngā rāpchā tā sāntō qatā tā rī kshē tāmbā mā jē nā kachin kōr lā nā shē bā nā kachin kōr jē tāra tuk bāxin kōr yegne ye ji arab jin ne gi tam che che bre chiba go chiba te lom bor to ba go ta ne ye chon den di ji ki ta ji ye chro ji ye nan ko ro ji em san ni to so ba ge la ba chi ba чонисо еденда ясач дич диби сорачнисо етарасга дораний яфа бамин тарач диданяч диби сорач дитан ди киедд кисардо шаб ди ентарнае манаши басорып чулч янанг киро енгаратин дид чбалани гур сангерти улай тевдэн но шаб ди хуана 지소 чдич бати еч диданяч диби сорап жисо едэнда би музика театры дисо етарас дидач диби сорач гоч shibana yashida tanyab chibicho niji tachi iso arab khon khon laga kar namne yam kamikir gyara bo nime tachi iso shibana nyehi khoba tanyab chochuka ke nyebi khoba tanyab chigni yiji laba kumu suramu taratuka ba go shiki laba tanyab nyebi khobun chamta khoba tanyab nyebi khobun chamaso evtar yashida tanyab телевизор гөпчө тадык ᱚᱠᱮ ᱠᱩ ᱛᱟᱨᱫᱮ ᱛᱤᱱᱮ ᱱᱤᱠᱟᱨᱛᱮ zove fave chirki guise kavetigli mangere devati devchi dane bakan khadnak durji sand nikir gi degon ge kir kolo kalava da tiva da yasun kolom dumba da nigada tigi kolo sama da sudur to bago dane kalak gelen kora tabasma bakchi devchi nima chi bala sabati endere lila sama da yem tofi guise tikago tinin tigi kolo ti tiva da yem dumbu so tiva da yem Padmada Zofi Enter Sur Ngapchen Kin Color Te Do Ji Sa Lago Ge Ji Ji Ba Ye Te Kin Da Ya Ne Ba Ji Ji Ji Ye Ga Sha Ji Ne Jo Da Da Ne Ye Na Ve Te Te Go ဓမ္မနေ ခရပျोत သံတောတေသစ္စာစ္စဘေ ovev yive tada gogde kada khonda tugdi kolonin jere tugde jere ti surup jago shib tuntu hefin de lamrog ne bala yarte yetin kollar jere daga bu sumo shide kayin badene meyelete ortada tobuk tugde jere ti dirna about about char some about the tian ye fit jorasha mbushar to yo charanmi ko rik go ta chi ko rik da mi ko rik da na ko rik ko ye jorji ye jalan barwa ta chi go du chi thana yo to chi

dambor go de parte en coloso su ta de dialebe da bu ka ba da che be so ro tiga e e e na gijero go de de nam ji quran e ngara go re san do rang ye lang کی دا غبی یتن کراسون تیخ تا کو قشال دا یخ تا برغنی دا چق دره تا دیتم نه مختلن کرا تا دن جره شی بن اور جو چو یتا نی یی دی اندر دین دو دغه ا فاو پدما تا له سور جت تورنی سور جو چو یتا نی دی در دی کم سو دین تم دن نه مختن کرا دا اندر دی ا می شیر دا کلو تو Дерактиве диземе дигни сорап чыгыны сәнҗе дичар кып җыртыклы дячаго динеглам җыена сөйме дә нама дие дигни нәр гов җыр нама дие нәр дигни нәр кигурди кавата кибелене ле тагысучи киба нама дие кива ле нам бара ᱛᱟᱱᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱥᱟᱡᱤ ᱱᱮᱞᱟ ᱛᱚᱵᱟᱵ ᱡᱮᱫᱟ ᱵᱚ ᱤᱭᱟ ᱛᱟᱜᱟᱱᱤ ᱵᱟᱨᱛᱤ ᱠᱟᱨᱫᱟᱨ ᱟᱡᱫᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱵᱩ камжого даме изороды мезде бехти дахтин короди гузм чувшуро тобагу адаме явлама тидин куло табаяны тиниде то шибана sad dudba na chub la da la ma yin da mer na ma je ta chit ba na na bi shi ga ni to na Shiva lila go nabar jiba ti simo nabar shiba na ye tabo la shiba tabo lila go turba taka jan ti vjinda chaksam ti gui ta ta Yevin der tebe oğlar da der tebe yerde de giyen de mağab gider ne bas oranı dur giy gün de en son başı ba. Çoğusun ev çoktur giy gözü sım çar teyip çoğul çoğu bor namı sım çoktur en asıgu. Rai yurdum bunu yurdu giy Nambara jiba la timo nambara shiva shago tru chal nam ti shiba ne kada khonda tu ige je nambara tapa shamba la sok boyan ne jodo jila chal je che dawa de jene de kherb je do le je tile nambara taru go nambara tapa chal je shago shiba ne rik ba ti shi ko ni shiba ka shiba ਜੇਦੇ ਦੇ ਨਾ ਜਦ ਬੇ ਯਾਰਾ ਜਿੰਦ ਫਿਰੇ ਤੋਂ ਦੇ ਮੇ ਸ਼ਾਲਖ ᱟᱨᱡᱟᱥᱛᱤ ᱥᱟᱵᱡᱤᱱ ᱛᱚ ᱴᱷᱚᱵᱡᱵᱟ ᱠᱷᱟᱱᱛᱚ ᱮᱢᱭᱟᱢᱵᱟᱨᱛᱤ ᱛᱟᱠᱤ ᱪᱮ ᱛᱚᱛᱤ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱥᱚᱜᱚᱱᱟ ᱢᱮᱥᱤᱵᱟᱱ ᱥᱚᱨ ᱥᱟᱢᱪᱟᱫᱟ ᱪᱤᱵᱤ ᱥᱚᱨᱚᱵ ᱡᱟᱫᱨ ᱱᱟᱢᱟᱛᱤ ᱥᱚᱨᱚᱵ ᱡᱤᱫᱟᱱᱤ ᱯᱷᱮᱨᱮᱢ ᱵᱟᱨᱵᱟ ᱜᱚᱫᱟᱱ ᱛᱤᱭᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱯᱟᱢ ᱯᱷᱮᱨᱮᱢ ᱵᱟᱨᱵᱟ ᱛᱟᱭ ᱛᱩᱜᱨᱟᱱᱮ ᱵᱮ ᱠᱩᱨᱤ ᱜᱮ ᱯᱷᱮᱨᱮᱢ ᱵᱟᱨᱵᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱛᱤᱱᱤ ᱡᱤᱫᱚ ᱛᱮᱜᱨᱟᱱᱮ ᱵᱮ ᱠᱩᱨᱤ ᱫᱚ ᱡᱮᱵᱟ ᱛᱤᱱ ᱫᱚ ᱭᱟ ᱫᱩᱢ ᱯᱟᱢᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱛᱤ ᱭᱟᱫᱟᱱ ᱡᱤ ᱛᱟᱫ

man, Girshibha 단지 밤에 군 잠시 바 단지 인터넷에 밤은 터트 바티 아와드 디언에 예체다 버라지 다지 베촌이 예체다 도디네 특그라네 베콜이케 다리야 시데 다지 베촌이 기타 도디네 덤버사네 시데 다지 베촌이 기타 도노르트 도반 콜루그네 티네 방게 인터넷 예전에 지바도 기타네 기타라 드바 테진 템 덤바 소르브제다 케고네 샤르디언에 기 터트가 바시데 다지

Shida chiv jada jia tongwa tsada jiba na shida jiba shi ki ko ne shar jim ta dam shi khar jim thar di Tene em zo dhubi ne mim me wasa go tiya sa da ya shaba ne sam ne tiya sa da ya da jiv thar jiro ma yu Wan tarve kerti tive chimo tsun chi tani kollin tambati en kullur tu burton yo sur toba eva da yap jiba da yap tale kante ya ne bana shabdi en tale tam jida ji salar bati ta ya shabdi en tale tagnam parvere shida tan nanna nim bere jiba da yap da shab tabim dire va ti en ger yala shinji tawata ye shabji tawa ya batuk kishin shin tawata ye shabji nongon mongon bad arvi yirti mohojin dhub shok gha yisan chir batam shin barata gha yin yir tawa ta domji yir babar gusin dhub ati yagla bochi yir jindan domji yir babar gusin rab tindu batan yaksi lasuk batar nambu yin toko ta yaksi jipa gha bata matar dirji maki bata arvi wakan yir riri yiki bata mimi guisim tofu batan yi

Çeşen yakın ne yemyen batan ya kuk tutturdan erdan batı yasıga tarak tükürtler yonsu yekirçim tuvadan ya kutadan ya nyanın takkı. Verde yurcağı diyesim ya rık batı ya kutçı tarı tükü batı va ya arcık dike batan. Sabı yan kurum tayı balan atı ᱛᱟᱨᱵᱚᱫ ᱟᱞᱟᱝ Тэдэй огны шоотан ясимчэнэ нам чиэр гэр нацогла азык бэшэр ки катог нацог сот эдэрэ чавэдэн тэрэнэ ясамны чуктэрэ дэн тэрэ тэг бар чивэ чумэ ke go ter ter sonum tobe lat de kana zob ji et ne batandum der khoj zam bo ja chen zo me be en ji bushere ma ju de te ken gina tam che de le kho be so ane en ji ten ji kam so kam na to go ji ran

ᱛᱟᱨᱟᱱᱟᱨᱩ ᱜᱟᱵᱟᱱᱟᱢᱟ ᱥᱤᱵᱟᱛᱩ ᱠᱚᱛᱮᱡᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱨᱟᱱᱟ ᱛᱚᱜᱟᱨ ᱵᱟᱱᱟᱢ ᱛᱟᱭᱤ ᱛᱟᱛᱟᱠᱮᱱᱟᱱ ᱪᱩᱵᱟᱱᱤ ᱜᱤ ᱪᱷᱟᱨᱱᱟᱢᱟ ᱵᱟᱱᱟᱢ ᱱᱟᱨ ᱱᱟᱵᱟᱛᱩ ᱠᱚᱥᱮ ᱭᱟ ᱛᱟᱱᱮ ᱱᱚᱨᱵᱮ ᱛᱟᱨᱟᱱ ᱵᱚᱪᱮ ᱭᱚᱱᱛᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱭ ᱥᱟᱥᱤ ᱵᱟᱞᱟ ᱥᱚᱵᱟᱨ ᱛᱤᱱᱫᱟᱨ ᱥᱟᱭᱤᱨ ᱜᱮ ᱡᱤᱱ ᱱᱚᱨᱚ ᱜᱟᱢᱟᱨᱟᱱ ᱵᱚᱪᱮ ᱥᱩᱜᱫᱮᱨᱢ ᱡᱮᱱ ᱛᱚᱢᱚᱣᱟᱨ ᱵᱟᱨᱵᱟᱞᱟ ᱥᱩᱵᱟᱱᱟᱢ ᱡᱮᱱ ᱜᱚᱞᱟ ᱠᱤᱵᱟᱛᱟ ᱮᱢᱱᱟᱵᱫᱟ ᱜᱟᱱᱟᱢ ᱵᱮᱱᱚᱨᱤᱭᱟᱠ ᱜᱤᱞᱟᱜ ᱱᱮ ᱵᱮᱱᱚᱨᱤᱭᱟ ᱠᱤᱱ ᱪᱚᱠᱵᱨ ᱥᱤᱫ ᱵᱟᱜᱚ ᱛᱮ ᱥᱟᱞᱟ ᱥᱩᱵᱮ ᱪᱤᱡᱤᱱ ᱠᱟᱛ ᱠᱟᱵ ᱡᱚᱵᱟᱛᱟᱢ ᱪᱤᱛᱟ ᱜᱤᱢᱮᱛ ᱠᱤ ᱵᱟᱨᱟᱵᱡᱤᱱ ᱱᱚ ᱛᱮᱫᱨᱟ ᱥᱟᱡᱤ ᱡᱤ ᱥᱟᱨ ᱛᱚᱵᱟᱜᱚ ᱫᱟᱱᱮ ᱪᱤᱡᱚᱵ ᱡᱟᱵᱟᱱᱤᱱᱟ ᱠᱚᱞᱟᱜᱚ ᱛᱟᱱ ᱪᱷᱟᱛᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱵᱮ ᱪᱤᱱ ᱟᱨᱱᱟᱢ ᱡᱤ ᱱᱮ se kam je ram chen de ti ba la yi ge je pon po da yi ge ji kam je ram chen na no ye vin so cha chen la su ba de na ma ji sam ma ne do ji la su ga ba ti do ji da ya ra da da so kaya dhirde ba la sukpa namda ཁྱི དང ར སླ ར སྱང ར སྱང ར སྱང སྱང ར ར སྱང ར ར ར སྱང ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར Bimbada tin tamirim jigrasu Yevjana te umpara rif birti yagla de tambaku Yerdari ngarab jubirim pe sala suga pe ye kamashi bardir tarib ji Sarji ye dan ye chadu san wanam di go, dana ye sim chun namun di ye li jiyan to sun bante tate, kyaadag sala khoksan me khaya dan ro, otan yam chok ro, dan yam manda lai ro, ye wa bukhchan, khatag nadam chok urdur chun nanam di rabda shiba di, nama sim chun nam di sunam, ayin be ye wangi ye mam kya shika palwista dan ye kyaadag chadab dan ye dova nam tong ro, ye daga namun di, chola Çöde bağdan bir gün donla sabrın tonu tane sanki gipçü baksan bandır ne meşi bağla sıkmak teyisim cindirinim. Rol ve elhatı sonu me John ve etisi etisem çibar geri otak boşi baksan cibisim kardam da. Kibi sanki yep çöndün di leci sarını rapşi gitti. Simçin okdur ve elhatım garını rabdı okumam tadı çayın çıkı tüki takı çayın çıkı tüki takı çayın çıkı tüki takı çayın ᱱᱚᱱᱚ ᱢᱚᱛᱟᱱᱟ ᱫᱩᱱᱱᱢ ᱪᱚᱢᱱᱮ ᱥᱟᱭᱤᱥᱛᱟᱱ ᱜᱮᱣᱟᱱᱮ ᱥᱤᱪᱤᱫᱤᱱ ᱠᱚᱞ ᱨᱟᱵᱠᱚᱨᱟᱛᱮ ᱟᱯᱨᱚᱵᱟᱨ ᱡᱮᱢᱟᱛᱟᱱᱮ ᱞᱟᱨᱮᱛᱚᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱫᱮᱱᱟ ᱭᱟᱛᱟᱠᱟᱵᱮ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱛᱮᱧᱤ ᱫᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱮᱨᱛᱟᱨᱟ ᱥᱚᱢᱵᱟᱛᱮ ᱡᱟᱠᱥᱵᱟᱛᱮ ᱛᱮᱨᱛᱟᱨᱟ ᱥᱟᱱᱛᱤ ᱡᱮ ᱟᱯᱨᱚᱵᱟᱨ ᱡᱮᱢᱟᱛᱟᱱᱮ ᱧᱟᱝᱜᱟᱞᱮ ᱫᱮ ᱵᱟᱨᱟᱢ ᱡᱮᱱᱮ ᱫᱮ ᱱᱮᱨᱫᱟᱱᱟ ᱛᱤᱡᱟᱵ ᱡᱟᱵᱟᱵ ᱫᱮᱱ ᱠᱚᱞᱟᱜᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱨᱚᱪᱤᱢ ᱵᱟᱞᱟ ᱥᱚᱯᱚᱭᱢ 마르티에 카나 로친보다 시에라빈티 바이게키 로친보고 트마미데 ᱨᱟᱡᱟᱠᱟᱱᱮ ᱛᱚᱵᱮ ᱨᱟᱡᱤᱱᱛᱮ ᱨᱚᱱ ᱪᱟᱱᱛᱮᱱ ᱥᱟᱨᱱᱮ ᱤᱠᱤ ᱡᱤᱠᱟᱢ ᱡᱤᱭᱟ ᱨᱟᱡᱤᱱᱛᱮ ᱨᱚᱪᱤᱢ ᱵᱚᱫᱱ ᱱᱚ ᱫᱤᱱᱮ ᱧᱤᱵᱟᱨᱚ ᱱᱟᱢᱟᱛᱮ ᱠᱟᱡᱮ ᱱᱟᱢ ᱧᱟᱢ ᱵᱟᱥᱤᱵᱟ ᱤᱠᱤ ᱡᱤᱠᱟᱢ ᱡᱤᱭᱟ ᱨᱟᱡᱤᱱᱛᱮ ᱠᱟᱜᱮ ᱥᱟᱱᱮ बा या बाह्यराध 산제 각자라다 탈라다 같이 단친 저르피데 남타 아브진 토이나 가라스 버람진 노 제니 처르냐 아티 두천에 시에람진 다다베치네 치에람진 다타베치네 미에람진 다 뜨크천에 나가람진 다 뜨크천에 남가람진 노 예야 나박사메 티에럭 버뜨크다 트메뜨크다 디트크그티 드바보르 yordan karabjana ta na kapo tsagapana to be rajno zamba ni vetgne na bar na vorg brshashi bana tu ji chan se rajnda arkana chi rajnda ar dand rana mi rajnda lingalen lang rajnda ti karam barana yor to barajno darasa la jut éHoore static abit jañerta yatsitoがgu件事情 ásaoq-ba Operation, hénreading at our new government in the first part warns us about the من kiniratik ásan navy чтобы mé a vidhgo āsanowanie большую theujemy, Montaño, repuls 더ization of things that are called or may nullify. hén Pvhtrun decoration— fact Franklin, Now we're in the Busanbeiter's case. Now we're going to transition the jurisdiction to cub 씡 queen, Museum of the form Hoeca Hall's presidency,okeso ox yukussi mo trogkaka who desire war touching political issues to calculate the average 30其实 1990 advances per milivay Bhani-gAtt Dörfide kene seyaramcın den dörfide kene meyaramcın da cevşide kene çiyaramcın da cevşide teyene me çiyaramcın da nasıl parti engaşı gına durcuyena bırkma ba şeba durcuyen cöver гажигэна аксэн дэрэ кэбада тэбдэн дэрнэрдэ сада чыкъэна мэн дэрэ шибаго энэм дэ нэвэрэ дэрэ чартэ дэ нэвэ лэ чыкъэна мэн мэшаго тэлэ рор нэ бани дэ тбана тба маэ мэн дэрэ чыкъэла зобанэ мэн бэгэ бана нэ тбарти сагъэла сагъэ бэ къэвэр нэм на нэ баго гажигэм бэгэ чыдэ мэн бэ парада нэ лэ чыэ ротэн чыкъэла зобанэ мэ къэрвадэ нэ саван дэ дэрэ рэ чэрэ башэ ба сосэрэ ᱛᱮᱵᱮᱱ ᱛᱟᱛᱟ ᱜᱟᱱᱫᱟ ᱛᱮᱢ ᱛᱚᱠᱚᱨ ᱡᱮᱨᱮ ᱛᱮ ᱨᱮᱨ ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱜᱱᱟ ᱭᱟ ᱱᱟᱵᱨ ᱯᱟᱱᱤ ᱥᱚ ᱥᱤᱵᱟᱱ ᱥᱟᱱᱤ ᱫᱟ ᱠᱷᱪᱟᱛᱤ ᱢᱟᱠᱛᱚᱠ ᱵᱟᱨ ᱡᱮᱞᱟ ᱥᱚ ᱜᱟᱵᱟ ᱡᱚᱨᱮ ᱥᱤᱵᱟᱨᱛᱤ ᱛᱮ ᱨᱚᱫᱟ ᱧᱤᱣᱮ ᱨᱚᱞᱟ ᱵᱟᱜᱚ ᱟᱥᱛᱮ ᱠᱟᱨᱟ ᱥᱚ ᱵᱟᱱᱫᱟ ᱨᱮ ᱱᱟᱢ ᱛᱟᱢ ᱪᱩᱫᱚ ᱨᱚᱵ ᱡᱩᱫᱚ ᱪᱟᱨᱛᱤ ᱛᱮᱱᱤ ᱭᱟ ᱠᱚᱢ ᱵᱮᱞᱮᱞᱟ ᱡᱮᱢ ور نمو جمبر شاکو ایجند سادا نمبو ما تک باین خسیر دار نل لاب جمبر مب شاکو چانی دا چاتی ما سد بان کتا یا جمبر مب شاکو سب چق دل والا می مال پر چق سب رب شاکو سلا سوغ با چق دا چ با دل والا ن دو روچ ن بو دانی ور رو روب شن ne rmba yi da phin ndo wa ne phi ba da en par bi ndo wa ne yo zon ne da ab de en da bi ndo wa ta la ba ba da en da wa me ba ne gam bo te kin ge ti ge ba da ji sim bi ti par ya ma no on ja zon ne da ma la phi ge ba da mi en jam bi zo da re phi ba ne da ma la la ton ne dang ge bi so ga bo na ch tran do ya bi chide pa yin di ti ta po ka Tokkı yemenin ruh menin çabber öncere var. Nem soğu diye nem gir tutardan barab döncere diye. Hatır lazık bir çıkan zaman cevago. Sözü geçi bar diyeyim. Çokkır menin minna sayırtan ki. Hani sığır ngırı deyip çama kol batan yendirdim. Çokkır şi batakını. Heşi gevşi Kalap şu bancı döncere şan deyip Sena mördüm diyeyim. Çıldık diye bir cere diye. Kengen telit. Evşere yiki minna nedim. Çokkır bir diyor bir bir diye çango. 하나연 조건만에 지엔 단니도 고바케스 치키 추게 베시 Mirip chuga be tman tokbara chi ba mana ro chim bota yan tokba se be hada gana dam chuga jan rob jan la de de ro mana jan ta ga nam je yin ngar ba ne yin bir lo bir chi ba lob jo ni yin du ba ta yan chi ba ta

тадахсил гинатэр дия банах забрышаг данти тадахсил сибен замбалаф лай шигни бар ямбана нили та ибам шогор жумбати гөтөрө дия тада дия сорап жабаг тип жиндэн дамар намала сил киба амргил кибе ямор жумов жатыр намти ипамадан чук

хада мере хада нор tene oman zamba lan zareen taye so chee bhek nekhan dee chee keel wab der tsaab chee dhar jambar fshago rabu kye yee dha jee sireen jareen fhan nam nam thak roon kchongwa tond chee bhek jambar fshati kchongwa chokan dee yeem kchongwa boon gombo ta le yeem gombo tig leeg gara bhe roon nam choko bhe ra manje roo tiv zin kirbi nima pchi wara dhiro mnye bera vya shen dhubra vya go tip chi khen rop zhoni lakma kamti nima tala ne bero na shen hariyan ro tingi dhila pchi bera vya go tam

paragraph ta sada la techi jibal la teji chaga ma chali tibar dor natogodi chegoti nombo la soba ani ce number tqbagutqinga bonde nam chamyan basi de tqba la etri buir chqsun go jilinj chewala na shani jambar ma chati chaga je tibrik sa go roje chewala la haseri karabu soba chati te ngi ni botqdan hanchi gurnol jawara sa

ariya shabrake ne tere la blug ba kara tere la mahana ti ti shabrab jata to tere tere sin tere char ti jata tere ka be chaki ti sa varan jit jivar to go tere ta ten peru ma char ti la ka para rab de janam shashi ba tik ba go ti ta de na ba di e ngar fo be sa on no shabrak shi ki ne ni Byagakita tambémaco que sógr unle que tükü şartı yevalan ki nömer nambı konverin gara çevlin sonra muğusum civarda mehnev salar sucuk дэвэнгэ аргар доодан юм чухгар манэн дэвэрэв чибарты ер дэвэрэв чибатак нинна ати ти арг доодан юм чивши дэдэ шимэн бэрдаадан нараб жолу баанам жимил агне жал хасир жир чыгынам ками бирин жорын жерди ер тобалага берорун жерер ол хасир эле эл хасир жи чыгышын артып жеттин жер дөн жер эне шварты се бир жер данат ияб жеттин жер жер тобы со савны тосун жер бу жерин یہ ارگدن جیر روشی بنگ با گوٹ پیتر رسلا صغردہ متد کورا ورا جیوارد مینا د کوڑ شرط یہ نتین بم چھ گتما امب بر عرب دین جیر ایلار جربش بلاس بانہ مژا گو ارق دو منتقہ می د ناخ عرب جو بین چھقم بتن نیوا تغتا د گنہما کیتان جو Darwa mida ba jirta da nida di dini jira fi dafti na nyam ba tukta ra karati yin darwa shini min roona Yiti Nime nabe konvara ligani yachitit rona bira jiraji yavad erin tim tu mara tanda yavdim rishak Hini yasari rota yanyam bira vishini Zidiye tonda shanyib jita chashin diya ruwa tanda yavdik rishak Yev jira varan jira shan la yaram bati tela le prachak yer ngal la maxil la an ji bata em ga baran jero shiba jeng ba go tan ko bata em ti be chan ba so ba sere shiba ra so parti dara se ji chava la se ji shani rab de ta bi sabr cha go nom bo char ji ti ab jero ji jero so bro le shiba shani ke we che ga nyam

Kibirin jara roo lan yaa pibwa saa tingi tuk ngara taa yaa chiso ene tela xer yesere jiyan dame tada shikpa chambara shago tene sharar tayin tar jiye soo tene zamkana jiyan jam peer tawara shago tene yab kambana lariya walanka chivik tabara chong lariya nime kota chakpi kampur shini walanka chivik ming jambu khab jolab jambara shago tene talwar nam sarate se kongwana chetita roshin bota nive rota yaksi ta shani taga paro nyambara jo jivar tib shiga ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱪᱟᱠᱤ ᱵᱞᱤᱠ ᱵᱟᱱᱮ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮᱱ ᱫᱮᱭᱟ ᱥᱮᱨᱮᱢ ᱢᱮᱱ намбаа нацбаар тээ тээни дэжээ чигнэ тээ намлаашин чебаан цоо намлаан цоо хатаам дэвэр намлаам дэвэр шимат олаа цоо намлаа тола цоо бэ шимаа шинэ шимат тэ тээ намэ тээ шимаа ланчигт мардаа ябдаа цоо талаа тэм чебаа ком шарти чэтэ дэ чэп чидэ бэрэ дэжээ дэ чэхэм чидэ бэн чэн кур

yejene de magdika da sa da yaserim tka da ya da sirim maminta sa da yaserim rojene da sa da yaserim jor jago da rashin ko na ma ji chakam ji birchi bach da wat yejene de magdika la tu ba da ya tma mi bara so gornum ja ber charti de ne ngam li ji bin jer ro sant na ji namr ne bin jer yene kan ki santam mum mo pa mi bin jer

Dini yabdan suya dhamadan tali kowe fini ngambabjini tayo shikabi yabarabshak. Dini yatamadan pila shitam toburan jara loo lhaniyan tenji dhan dhabarabshak. Tala kambay chakib chini nimezi kab jara taga kaya sabarabshak o tenji lala. Hariyan ngarchi vjata chata yan hachik ngarchi njira ki. Mazata ngarchi shichin tala chini nimezi kumar shirabi mni barabshak. Hariyan dhabarabshak o lhaniyan mni barabshak ti nimabdan dhako tenji dhamkani ki. ki jimbi ᱫᱟᱵᱨᱟ ᱪᱟᱜᱚ cha go no ji chor de ya chu ge ba jim ra cha ti so ro shi ki hwa sa na ri ki li ta to che wa la la ba jim ra ma cha go de ni ni ma Yataqa bera zula le sowa tene nga di kiawa chaki chik sirif shena chak sirif di nying jira di san shen Chirta da tamchir rum nyabar chidi warda kongwa kab dam se Chi bera shak o tene tamri jiba ta yano zato di lar yang kiawa chaki chik sirif da Sir di nying jira di san shen ni eh nama shen di chaka bera shak Tene tamri jiba ta yano zato san 바케 콘버블리게 디에타데 메지 키마시제 디에타데 카츠데시네 디에타데 솔레베 야타 마토노 차키지 yenidala orgnal tam yam yene sonte lariya kavcha ke ji savan chenne yuwa bar chau dama tene be chabar dam pa khse bu san ti le tun den ti ge khon ba ti ya zene ja chene bu na map ti so ta ne li ton ngi ba na ma la chil ne khon ba ni ᱡᱤᱱᱮ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱥᱟᱫᱟᱵᱮ ᱪᱟᱜᱟᱡᱤ ᱡᱤᱢᱟ ᱥᱤᱵᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝᱜᱟᱨᱱᱟ ᱡᱤ ᱥᱟᱫᱵᱮ ᱨᱱᱚᱢ ᱵᱮᱥᱤᱢᱟ ᱦᱟᱨᱫᱟ ᱵᱟᱥᱮ ᱛᱚᱜᱫᱟᱢ ᱡᱤᱵᱟ ᱚᱱᱚᱞᱚ ᱪᱚᱫᱟ ᱡᱤ ᱥᱤᱵᱟ ᱞᱟᱜᱟᱵᱟᱨ ᱠᱷᱟᱣᱮ ᱱᱚᱨᱪᱚᱫᱟ ᱧᱮ ᱵᱟᱨᱛᱤ Nyeba shibam dir nyeba san no dir dir sala la suba o mar kire bi yaman sen alan ta ta nam bere pro nya ta em dumal la suba le tole ba seba ta ke suba ji na ta no ta ta beran chakam bik ba da em ge shibam ba da em shibam bik ba ba na ye na chak so chakam bik ba na yo kra tam ta em shibam bik ba na chiti ta mar ti ta ma chiti در چط سا وی لد تمزاسمن ساي كه وات تا ما داي سوات ايت لوكي سو يترپ زدن رام ورت نوخه قم بگه بن دوت كيل هاي لي بو تر كرغني نه ما تو دبل ورشي دتي تب يج دق جنن كبرن گره وي نشقش کي فتو ان چت ما شوي من خوم با کر گوت شبارا خبرتين دره كن گتي چت ما شبرجر انا تي زين بندا کر گوت ده دواد دال تا سا

দাওয়া তুগে তে আলো অফ কি ওয়াত দে ও মা তা সেন্দে বুরুচাক তুগে চাদা দুচাদা আকবালা তাই ই চরাতি দিনতি এ দে নাম নয়ে চওদতে তোরচাক গো লকবান মায়ন্তি চুরুচিত হে জিনতি এমবট জাওয়া তা সাথ আ দোয়া তা জাওয়া তা তুকি সুবে খাতা আজান তালে ane yapçilin ki mennemi ki yemsanyi sobakan şükür sena şiba rasık parti dere tali yalandı bir rasık badan çakan rasık barını mili ken şükür sena akındı tıkı burup gelip arti rifidin türden soba arti men diye yanla karnı abzoni fima şımrı şaku şima teyni de çoğuzut чипшиде кайын ба дина нам дөрбан нам лапты бахти ре бахти ингер там соктын ге топ ге со тан чилли нэг жан хо ба дан ро да пала ши бала со ба ти эндер эндам дөрб пали е تبب من مخفوبة بقار ناشيب على صغبارتي دركان شكر نلشب دواتنا يختبر ضباتي من ندرنا متلشو بقار ناشيب أنا كنتي كنجي تاوير من بولا شنا كرون جراغوتي كون ولا شكا بير مرشن شورن جر أرنا شيبانا ينام كارتي برنتي كباغوتي أنا بغنيتي أتغدي أنا كاتو سبجي أنا كاغو هنا دي تقرنا دي كيف كبانا كرا دي سبجي أنا كيف غنيت وامشواتي نمشقو ماي

ཁྱི ཕྱད མམ གསམ Тэгни дэвдэ батан тэгдэ жаго лхаман нэгли гли жобэ чогаго анаер топтыгэн бэ балас бэпчэ дэ нама дэрам жэн хомбар дэ батыгэ чи балас хабарти дэрэ нэр жобэ чоги сенар топтыгэн бэ банэ дэ батыгэ гли чогэ шидэ дэ ина дэ батыгэ дэ и тэли лилар нэ дэ батэн жэр ро дэвани чи топтыгэ чэм бэ бэн тэли со дава шэ гэ бэм чэгэн бэ бэн ki bam ta ba tga chen Rade la tsbe ngir ban Yala bakshik sayan jira diya tiwa khamir jir sayan buka ba li su. Tanir jir tundag nirwa namlaak tirib taga ba khun ba kena. Chi ba la suk ba tiin dir sa jila. Kena chakhaat nama taya chokhaat nama minta wa ram jina tuyish na wa. Tiina ji upan jirur. Zanya kena tuta tundru nambir. Tuta bara na wa. Tiya rangi qni jir tundan tapa tiina ji yudu to. Tira chakun zabora jishtangam. Chir jir ta dala pa Kut ba la artan. Shini. Mayir nama jir er var jom buur. Daga buur. Nikita

ᱛᱟᱨᱵᱮ ᱛᱟ ᱯᱟᱥᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱢᱵᱟᱛᱮ ᱛᱟᱨᱵᱮ ᱛᱟ ᱯᱟᱥᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱢᱵᱟᱛᱮ ᱡᱤᱜᱨᱟ ᱛᱮᱱ ᱫᱟᱨ ᱱᱟᱢᱟ ᱡᱤᱭᱟ ᱥᱚᱵᱟᱱᱟ ᱪᱩᱵᱟᱜᱩ Сымбого тетер чөрөтө нет булатык боёндор намны ёксун ботан ятала сыбатыз дава деп жүндү. Лиги койса я кебир чаты эндер лики бетон төмөп американ жүнөн бир хипаны тагсын дергаваны тиги мета тык жиба ми дөрүнө нимата дөт жиба Hada pakpa ne lonta Kene jenga wago Tini migla subatuk borti Shibana pekita ya navarak salaka ta Sine paru ta ya nana pavasat Hiji wa bo ne Pimba ta hiji wa chigra So shibatuk bogo Hivjin te laga ba Kema ta nam chubo shiba yun bala kati gla ta Lakba yibana Kaba yibana nipti gla ta yun bana yifin gla ngo Shibab chubogo Laga ba kema la Ni sur mo na vinda Nga bogo shibalandarin Tiwana yitra ta Tumono ro ta Komono xdikita Мемин рахшатан те сона дарти салас боён тинки Yer tobe diye yondan ta qoyme tigene yotta diye yondan ta ketigene men be yondan no men ben tare seni mo tigene yotta orta yendere ne yerim ben ta ta ringende la ne erik bir şaşi bari gerde kamba tuke khwenge ta ki ala subana me je yeba ko jbola ni ma shiba yeba chani ye ala bata ya ka be ye tuke yeba chani ta shoro de ye dawa ta chim chani je yeba le so abola ni tamchi dev dibane mukba tiga ta ta ta si ba ja tik cha star garan jera ro te da ta mchi dev diba si ba te na ma sab dan no hare ya si ba ཡང དག པར རྒྱུར རྒྱུད དོ དེ bar na bar tukki na bar shivago do da ba sam bondar na me shire chen chukuli ke da kam ze kashi shala shagan sala shibar barti sim jen tam chet la lan chi ge ti ba me bir shi mag banga shi chago shibar am jin no tin er ge jin do li yer do ga ber gen da ta te kamar ber ke yi ki yi naman kyan ngarti dara laka tamchi tenim lhamo uchidan nga yevchara ni maaxim mamir ga diya jogan gurun chukho mashib shawala shikhan tsili shibarti yevtarim chukho to yi sabana yi lhamin tayab tu diri diya zavro shawir riga li shongwa namchi maki yi to shibari gimdu tabar tu da baxuwa yi ki shibala soba diya ndara namchir bi tabar tu ba khini yi ne yi gidib tamrif tabar tu da

ᱛᱟᱵᱮ ᱥᱚᱵᱟ ᱫᱟ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱵᱮ ᱥᱚᱵᱟ ᱛᱟᱵᱮ ᱥᱚᱵᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱨᱡᱮᱱᱟᱢ ᱡᱤᱢᱟᱱ ᱡᱤᱵᱟᱣ ᱡᱟᱱᱟᱱ ᱛᱟᱫᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱪᱤᱢ ᱛᱤᱢᱵᱟᱨᱟᱢ ᱢᱟᱱᱡᱤᱠ ᱵᱟᱫᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱡᱚᱥᱛᱚᱢ ᱵᱟᱞᱟᱢ ᱢᱟᱱᱡᱤᱠ ᱵᱟᱫᱟ ᱫᱟᱵᱟᱢᱤ ᱵᱮᱞᱟᱢ ᱫᱚᱱᱡᱤᱠ ᱵᱟᱞᱟᱢ ᱢᱟᱱᱡᱤᱠ ᱵᱟᱫ ᱜᱟᱵᱟᱢᱤ ᱵᱮᱞᱟᱢ ᱫᱚᱱᱡᱤᱠ ᱵᱟᱞᱟᱢ ᱢᱟᱱᱡᱤᱠ ᱵᱟᱫ ᱜᱟᱵᱟᱢᱤ ᱵᱮᱞᱟᱢ ᱫᱚᱱᱡᱤᱠ ᱵᱟᱞᱟᱢ ᱢᱟᱱᱡᱤᱠ ᱵᱟᱫ ᱜᱟᱵᱟᱢᱤ ᱵᱮᱞᱟᱢ ᱫᱚᱱᱡᱤᱠ ᱵᱟᱞᱟᱢ ᱢᱟᱱᱡᱤᱠ ᱵᱟᱫ ᱜᱟᱵᱟᱢᱤ ᱵᱮᱞᱟᱢ ᱫᱚᱱᱡᱤᱠ ᱵᱟᱞᱟᱢ ᱢᱟᱱᱡᱤᱠ ᱵᱟᱫ ᱜᱟᱵᱟᱢᱤ ᱵᱮᱞᱟᱢ ᱫᱚᱱᱡᱤᱠ ᱵᱟᱞᱟᱢ ᱢᱟᱱᱡᱤᱠ ᱵᱟᱫ ᱜᱟᱵᱟᱢᱤ ᱵᱮᱞᱟᱢ ᱫᱚᱱᱡᱤᱠ ᱵᱟᱞᱟᱢ ᱢᱟᱱᱡᱤᱠ ᱵᱟᱫ ᱜᱟᱵᱟᱢᱤ ᱵᱮᱞᱟᱢ ᱫᱚᱱᱡᱤᱠ ᱵᱟᱞᱟᱢ ᱢᱟᱱᱡᱤᱠ ᱵᱟᱫ ᱜᱟᱵᱟᱢᱤ ᱵᱮᱞᱟᱢ ᱫᱚᱱᱡᱤᱠ ᱵᱟᱞᱟᱢ ᱢᱟᱱᱡᱤᱠ ᱵᱟᱫ ᱜᱟᱵᱟᱢᱤ ᱵᱮᱞᱟᱢ ᱫᱚᱱᱡᱤᱠ ᱵᱟᱞᱟᱢ ᱢᱟᱱᱡᱤᱠ ᱵᱟᱫ ᱜᱟᱵᱟᱢᱤ ᱵᱮᱞᱟᱢ ᱫᱚᱱᱡᱤᱠ ᱵᱟᱞᱟᱢ ᱢᱟᱱᱡᱤᱠ ᱵᱟᱫ ᱜᱟᱵᱟᱢᱤ ᱵᱮᱞᱟᱢ ᱫᱚᱱᱡᱤᱠ ᱵᱟᱞᱟᱢ ᱢᱟᱱᱡᱤᱠ ᱵᱟᱫ ᱜᱟᱵᱟᱢᱤ ᱵᱮᱞᱟᱢ یکیلار تمبرفشی نمکیلار تمبر مجبورت انجیب تولار تمبرفشی تام تولار تمبر مجبورت چیلار تمبرفشی کانتولار تمبر مجبورت گور تمانی ورز قبایل جنالی تمانی ورز باد خرای تمانی ورز باد آسیم تمانی ورز باد آن چی تمانی ورز باد دوی انجی باب جنالی تمانی باد آنیم بر نواد آتون نفش باد آن آتون نم تماق در نه آتون نم چیمون چقدر من جیبرتی تی تون نفش دب باد آن آتون نم تماق چیپ جنب ᱛᱚᱨᱚᱱ ᱫᱚᱢᱟᱨ ᱪᱤᱵᱟᱛ ᱜᱮᱵᱟᱨ ᱪᱤᱵᱟᱱᱟᱢ ᱪᱤᱜᱱᱤᱢ ᱵᱚᱨᱜᱤ ᱵᱮᱥᱟᱣᱟᱨ ᱪᱤᱵᱟᱛ ᱜᱮᱵᱟ ᱢᱟᱨ ᱪᱤᱵᱟᱨ ᱱᱟᱢᱟᱭᱟ ᱛᱚᱵᱨ ᱜᱮ ᱵᱮᱥᱟᱣᱟᱨ ᱪᱤᱵᱟᱱᱟᱢ ᱥᱟᱨᱡᱤᱭᱮᱱ ᱭᱚᱛᱚᱱ ᱚᱛᱚᱱ ᱜᱚᱵᱟ ᱜᱚᱵ ᱡᱚᱵᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱜᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱵᱟᱵᱡᱟᱨᱛᱤ ᱱᱟᱢ ᱡᱤ ᱥᱤᱵᱟᱨ ᱠᱟᱫᱟ ᱯᱷᱚᱫᱟ ᱛᱩᱜᱩᱛᱟ ᱭᱮᱠᱤ ᱱᱟᱵᱨ ᱛᱚᱵᱟ ᱫᱟᱭ ᱯᱨᱚᱵᱟ ᱫᱟᱭ ᱡᱮᱛᱚᱱ ᱚᱵᱡᱤ ᱛᱚᱵᱟ ᱫᱟ ᱢᱚᱣᱚᱱᱤ Si O N долго aso ti chamany a shirtoha por treatsara toterum Nert 계 카�ھo r Alcoholas kareteh ra kunchakam El tio ahad lung不會 thi Если no estoy bien A por� ez он bitches le సరచన దాయత రజిగర్ జకొం తంబాగో సార్జియే నామే జే టంగా దే ఖేప్ దాలీప్ తందతజి చితందా గిర్వ్జి తంద యిగే జెనో సార్జియే నామే జే చిదనే దే భోంబోర్ నయానే తంజి భోబోద తంగే దే భోబోద కరిబ్జి భోబోద నంబర టోలవే భోబోద నంబర టోయ్ గిర్తుగా భోంబో యిగే తనే పైయా అతుగల సబనమ సవ కమందన సరస సబనమ తయా ఘపోర్నన మిగిలా సబనమ తయా యరనన తలా సబనమ త లేజే హవా బోనమ నయ్ ఖషన మరాతు zaw de der nyart ye chi dikam ta lang chi ge dam chu de drug go je de tamba drug ne zha ji ye je de tamba tu chi je de tamba da ye ki de je de tamba tu tu je de tamba da ye chidum je de tamba da la je de tamba Шоба на бату на шакан сарвада ин шобата ин кубата ин чиси ярамада курбата ин сурахта бата ин утух нуваку. Лами ялык деда бана ятык бур тавада ин ятык бур тубата ин ятык бур ингата ин ятык бур лекин тата ин ятык бур зубата ин ятык бур сурбата ин ятык бур тамбата ин ятык бур тингин тинну. тавар тир тубар Namba tam chi bhoxu ga sor dut dhuk ba dan ya mrdu bar tawe Shi ba tong bar tawa Qoba tong ber tabati tong ba nyedir gomba la go zig chin bjad ne jong chin bo jda ng zig da cha da ro da er xia go ya ta ga ber do wa da ba na ma ji khon re ba ya la gar gan dur de da ya ji so chema de ba tje bo na ma ja ge to santo ander gya na ma ji ep cha na so nyam ba da che gi khum ba da tje chi ma le na ba da tsub ba da tje jena ba da ya da na chi ba da yla kmi ba da e kan ro ba da Rumba badan ya tutu badan shaka tara tutu badan ya shama bago Dey tara tabur chi tamu chi tanya tabur dawa kini Kini arangi lila kyabu tangan chokki kompa Mana ne ngik bib gumbara shati Lokon tanya chiba yiso shibu tonto Ni ji la si ji tanya sila 남저라 마다야 남저라 지여지도 지여지와 담지도 다가도 양이 바로 도지에 지금 축도 만저베 디완 도지에 전에 기가자다 베베바티 도지 시바네 메시베 얘기 사드메 베트 도지고 대갈아요 바테네 도지 잔데 도지 전에 이소 대지여지라 지난 박바여라도 사지바나 만제임 케베임 원뱅 알지레 지여지라데 킹케 사지베임 케바나무 라메트 셰프시바 밋브라글라 움톤 다가자가 나만 지여도지 뜨게

yedagale yende bana yenchi tilende bago khara tener jedene yatambu sanchi tiyen chokoy jalave yedaga bo yeki jeyko lanchi kachib mundara jobe jobshite to tane yekumden dike nambar ni to da ba khoba kala she ba la sokpati dre khoba chimbon jemin ngana to jigo te khoba ta bo ne nambar ki bank khabati kala tumda gui mi de jiba la sokba ne yontene mi badela chokolo she bin tar tik ba nambar ki be chenjidende ᱨᱤᱜᱞᱮ ᱥᱚᱣᱟ ᱱᱟᱠᱟᱞᱟ ᱥᱚᱵᱮ ᱠᱟᱢᱟᱛᱟ ᱭᱟ ᱵᱟᱵᱟᱨᱟ ᱥᱚᱵᱟ ᱱᱟᱵᱞᱮ ᱡᱟᱸᱫᱮ ᱵᱟᱹᱱᱤᱛᱚ ᱫᱮᱱᱮ ᱛᱚᱵᱟᱜᱟ ᱱᱤᱵᱟᱱ ᱫᱮᱵᱷᱤ ᱫᱮᱝᱠᱟ ᱵᱟᱛᱮ ᱛᱤᱫᱟ ᱛᱚᱫᱟ ᱱᱟ ᱛᱚᱜᱟᱞᱟ ᱥᱚ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱥᱮ ᱵᱟᱞᱟ ᱥᱚᱜᱟ ᱵᱟᱱᱮ ᱛᱤᱡᱤᱱ ᱠᱚᱞᱚᱞᱟ ᱡᱚᱜᱟᱱ ᱥᱟᱞᱟ ᱥᱮ ᱵᱤᱱᱛᱟᱨᱮ ᱛᱩᱵᱟ ᱠᱚᱞᱟ ᱜᱚ ᱛᱤᱡᱤᱱ ᱫᱚᱭᱮ ᱫᱮ ᱥᱤᱜᱡᱟᱱ ᱛᱤᱭᱟ ᱫᱟᱢᱟ ᱥᱮ ᱛᱚᱵᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱱᱟᱜᱮ ᱠᱟᱱᱛᱚ ᱢᱟ ᱵᱚᱞᱟ ᱥᱚᱜᱟ ᱱᱟᱢᱮ ᱫᱩᱵᱟ ᱢᱮ ᱵᱟᱱᱤᱛ ᱛᱚᱵᱟ ᱟᱱᱤ ᱵᱮᱨ ᱜᱩᱨᱥᱟᱜᱚ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱚᱵᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟᱱᱟ ᱭᱮ ᱛᱚᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱵᱟᱛᱮ ᱛᱩᱥᱤ ᱫᱮ ᱪᱮ ᱵᱟᱞᱟ ᱥᱚᱜᱟ ᱯᱱᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨᱟ ᱡᱟᱵᱟᱛᱮ ᱞᱟ ᱥᱚᱜᱛᱚ ᱞᱚ ᱥᱮ ᱵᱮᱱ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱩᱵᱟᱛᱮ ᱛᱚᱨᱟᱝ ᱡᱟᱱ ᱛᱮᱱᱮ ᱥᱮ

ye ba na ta po ju ga tan kham je le ge le ju ta san de de na da ra ma tro le lo da na to ba chim bon jer me ter nga go ti ᱛᱚᱢᱵᱟᱯᱩ ᱫᱟᱱᱮ ᱭᱚᱞᱚᱝ ᱪᱤᱛᱩᱵᱟᱜᱩ ᱡᱟᱢᱛᱟᱨᱟ ᱱᱟᱛᱟᱠᱟ ᱛᱚᱢᱵᱨᱟ ᱪᱤᱵᱟᱜᱩ ᱪᱤᱨ ᱛᱚᱢᱵᱟᱯᱩ ᱫᱟᱱᱮ ᱭᱚᱞᱚᱝ ᱪᱤᱛᱩᱵᱟᱜᱩ ᱛᱮᱯᱷᱮᱨᱟᱠ ᱥᱤᱠᱫᱟ ᱛᱚᱢᱟᱛᱟ ᱠᱟᱡᱟ ᱤᱧᱪᱤᱠ ᱡᱟᱢ ᱧᱮᱢᱫᱟ ᱢᱮᱢᱧᱮᱢ ᱯᱟᱭᱟ ᱧᱮᱢᱵᱟ ᱥᱤᱵᱟᱞ ᱞᱟᱥᱚᱜ ᱯᱮ ᱜᱚᱢᱟ ᱯᱮ ᱛᱩᱵᱩᱱ ᱛᱟᱜᱩ ᱦᱟᱡᱤᱜᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱤᱭᱟᱹᱛᱤ ᱱᱟᱥᱤᱜᱟ ᱡᱤᱵᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱ ᱢᱮᱱᱡᱮᱨᱟ ᱵᱮ ᱫᱮᱣᱟ ᱪᱤᱢᱵᱩᱜᱩ ᱡᱤᱭᱟᱹᱛᱤ ᱱᱟᱥᱤᱜᱟ ᱱᱟᱭᱟ ᱱᱟᱠᱚᱢ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱚ ᱵᱟᱝᱠᱟᱛᱟ ᱢᱚ ᱥᱤᱵᱟᱱᱟ ᱦᱟᱡᱤᱜᱟ ᱞᱟᱥᱚᱜ ᱵᱟᱭᱚᱱ ᱫᱤᱱ ᱡᱮ ᱫᱟᱜᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱱ ᱪᱚᱠ ᱵᱟᱝᱠᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱡᱚᱞᱟᱱ ᱡᱟᱜᱣᱟᱨ ᱠᱤᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱵᱟᱱ ᱥᱤᱠ ᱛᱟᱨᱚ ᱡᱮᱨᱮ ᱡᱤᱜᱮ ᱪᱮᱵᱟ ᱜᱚᱫᱟᱱ ᱛᱤ ᱜᱤᱱ ᱠᱚᱞᱩᱨ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱛᱟ ᱱᱚᱫᱚ ᱞᱟ ᱥᱩᱠ ᱵᱟᱱᱮ ᱠᱮᱱᱡᱤᱠ ᱪᱮᱵᱟ ᱞᱟ ᱥᱩᱠ ᱵᱟᱨᱛᱮ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱚ ᱫᱤᱵᱤ ᱡᱤᱛᱤ ᱡᱟᱨᱟᱵᱩ ᱜᱤᱱ ᱠᱚᱞᱩᱨ ᱡᱤᱨᱮ ᱛᱟᱣᱟ ᱡᱤᱡᱤ ᱪᱮᱫᱮᱱ ᱡᱤᱵᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱱᱤ ᱵᱟᱛᱢᱟ ᱢᱮ ᱵᱚᱣᱟ ᱫᱮᱞᱮ ᱛᱟᱵᱨ ᱱᱟ ᱥᱩᱠ ᱡᱤᱱ ᱫᱟᱨᱟ ᱵᱮᱭᱟᱱ ᱫᱚᱨ ᱡᱤᱭᱮ ᱪᱤᱱᱟ ᱵᱚᱨᱛᱮ ᱡᱟᱵᱟ ᱚ ᱤᱠᱤ ᱡᱤᱞᱮ ᱜᱤ ᱡᱤᱱ ᱫᱮᱞᱟᱨ ᱛᱚᱜᱚ ᱥᱚ ᱛᱚᱜ ᱵᱮ ᱥᱟᱨ ᱡᱤ ᱡᱤᱱ ᱞᱚᱢ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨ ᱫᱤᱱ ᱨᱤᱛᱤᱱ ᱡᱟᱵᱚᱱ ᱡᱟᱢᱵᱚᱜ ᱡᱮ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱠᱚᱨᱫᱤᱱ ᱠᱟᱞᱟ ᱯᱟᱨᱢᱮ ᱭᱮᱫᱟᱜ ᱵᱚᱣᱟᱛᱤᱜ ᱵᱚᱯᱟ ᱢᱟᱨᱠᱟᱨ ᱚᱵᱫᱟᱜ ᱛᱚᱵᱚ ᱥᱟᱡᱤ ᱪᱤᱱ ᱦᱚᱞᱛᱤᱱ ᱨᱟᱵ ᱫᱮᱨ ᱜᱟᱣᱟ ᱭᱮᱫᱟ ᱪᱤᱱ ᱦᱚᱨᱫᱤᱱ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱚᱨᱣᱟ ᱦᱚᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱡᱤᱛᱤ ᱡᱟᱨ ᱫᱚ ᱡᱤᱛᱤ ᱜᱟᱱᱫᱟ ᱢᱮ ᱛᱚᱨᱚ ᱥᱤᱵᱟᱭᱮ ᱜᱤᱱᱫᱤᱨ ᱥᱤᱱᱤ ᱥᱤᱢᱵᱟᱞᱮᱱ ᱥᱚᱱᱚ ᱢᱤ ᱠᱟᱱᱥᱤ ᱛᱚᱵ ᱡᱟᱨᱵᱟ ev tagdiye gera tena si der tala papale ifi yon tena parte shon akhoda me be kleb la mata ba chi ki gero kalon ta ya khontine khida za bosol jenem ki batim bo shaston ndor di khorda idiyen kolu tola konda chber gelon tsim tara di ya tonji chala cha cha la gaber kot gaber jawe ka jita to be tanti eri bolo za war gelon khorda ni ki khola sa хамчидан тимбадан яхвардан тигин кололо ба чене бовардан макерте херг бади ди тонадам лага барар гон кен кай юкне де дакэ фонжин дэ панда да чимбу сатэра мади кадне ле лага бара джав тлерик бало тала ba bir giwa ka din to ka lam